Евгений удаа танил мэдчихсэн чи ингээд Евгений микрофонтойгоор өсөн мэдхгүй зүгээр яриа л байсан. Хавс өлөө зүгээр дараа нэгэ тэрийг татаа ингээд сонсож чи. Ерөөс өөрийнхөө яриа сонсохгүй яг цаана нэг аир аярхан сонсогдод байсан чи. Чанга дээр тавьж байгаа сонсож байсан. Дахиад урах гэж шахаад. Ингээ ааштай хүн шиг шахаад те бүр нэг хүн шиг бүр нэг те энэ архичин архичнтай хамт амьдраад байгаа юм шиг гэж байна бити л да тэгүүлдэг. Тий. Заддаг аригчин заяа. За за. Аа сайн бацхан нөө сонсогчдаа биднийг сонсож байгаа бүх хүмүүстээ хайртай шүү. Юуны төрөнд хэлчихье. Яг тий 2000 лайк майктай болцсон байлээ. Би Ашиг одоо нэг нөө нэг making the band дээр үйлдэг охин шиг би нэг тэгж ойлж мойлохгүй. Гэтэ надад бол амар 2000 лайк бол их санагдчихж байгаа шүү. Баярлалаа. Тэгэд манай юг нэвтрүүлгийг дэмжиж байгааг сонсоод байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор би нөө а вичаас нэг э, stand up хийдэн штэ. Манай сонсогчд мэдж байгаа хаа. Монгол диж эхлэх эхэлж байгаа. Тэгээд тэр stand up-ийнхаа яг замаар танилцсан нэг э, нэгэн залуу болон түүний найз яг одоо манай нэвтрүүлгийн студид э, студ 600 төрөлцсөн ирээд байна. Тэгээд энэ бол Дэлгэр мандал гэдэг залуу байгаа. Тэгээд золбоо. Золоо. Золоо тийм. Дэлгэр мандал үе Дэги aka comedy дэлгэр мөрөн. <laughs> Аашаас. Тийм. Тэгээд э, энэ залуугаа оролцуулсан юм байна. Гэтэ бас би амар жоохон ярилцлага телевизээр ярилцлах чиг тийм маяг юм булгаачлаатай бас амар. Гэтэ яг бас тийм танилцуулах хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр тэгэл э, нэг амар юм юм асахгүй зүгээр л ярилцсан. Чөлөөтэй нэг тэг чөлөөтэй гэж хэлэхэр нэг ч байгаа тэнэг гэдэг тий. Зөв чөлөөтэй л ярилцсан. Аашиг. За за тэгээд бас гоё фаны залуу байгаа. Янз бүрийн э, юм юм ярил. Комеди дээр ер нь яг сайжирч байгаа шүү. Ер нь яг ингээд дэгийг яг яг анхны өдөр хараад яг анхны өдрөөс одоо хүртэл яг яг харангуут ингээд нэг 9 сарын сүүлээс хийж байгаа. Тэгээд комедигаараа бас сайжирж байгаа. Дэгийг бол хүмүүс надад амар муухай яадаг гэсэн муулдаг гэсэн шүү дээ. Basement-ийн хүмүүс хүмүүс тэгэл тэнд байгаа үдцсэн хүмүүс нь дээгийгээ болооч юм л гэж амар тгийш хагаад дэтгс. Гэтэ би бол угаасаа тэ нэг ерөөсө тийм бодоогүй. Дэгийг бол ерөөсө уус сайжрна гэдэгт итгэжсэн. Тэгээ одоо бол сайжирч байгаа. Тэгээд манай студид төрөлц ирсэн байна. AKA энтер гээд тэрийг би зүгээр зүгээр л э, тэр үедэл өгсөн шүү. <laughs> Амар нэр мэртэй шүү дээ би уг нь Facebook дээр. Дэги аль хабиби жабар гэж байгаа шүү дээ. Аль хабиби. Анхаа анхаараа гайхсан шүү. Сайн нэртэй. <laughs> Facebook нэр нь. Зүгээр яг нэг Facebook дээр нэг тэн тэн нэг нарны нөлөөс өлөмс. Нарны нөл. Юу юу гэхтээ. Ян зэн зэн шүү дээ. Зүгээр э, хайрын бурхан чийж байгаа шиг зүгээр. Яа. Сониуч дүрсгүй ахын хин жилээд байна. Яг тиймэрхүү юмэрхүү. Заавалчгүй нэг онцгой нэр шатс те. Нэг жирийн нэр биш зүгээр нэг амар юм нэг амар э, хоч моч юм шиг. Нэр нь тэр хүмүүст зориулж хандаж ер нь тийм нэр өгсөн л дээ зүгээр. Аа. Зүгээр л далдаж. <laughs> Тэгээс тэг гэсэн юм шиг те. Маа бүр ийм нэр авла да. Аа. Тийм гэх шиг. Тэгвэл хэдүүлээ нэрнүүдээ бүгд ингэ тэнэг юм болох оо. Гэтэ бэлгийх ч бас л өгүүлдэ те. Чунга чанга optional дамбуули юу лээ. Зөөр л утгагүй шааш. Мамбо чунга чанга байсан. Ах. Мамбо чунга чанга байсан. Тэгснэ одоо чунга чанга optional дамбуули болсон гэх шиг. Сүүлийн дамбуули тэр яг эсгэгч дамбуули юм уу? Ер нь бол тийм дээ, тиймэрхүү юм толгоонд орж ирсэн яг нэрээ өгч хатвал. Гэхдээ тэр бол би тэгж онцгойж нэрээ өгөөгүй л дээ. Би яг жоохон жоохон айгаад гэж. <laughs> Гэвчтэй бас нэг яриад ямаргүй л дээ энэ талаар ааш. <laughs> Заавч би тийм утгатай болох байсан юм те. <laughs> За за тийм утга байхгүй. Би найснаас салаад тэгээд нэрээ өөрчлөх хэрэгтэй байсан юм аа За тийм дээ ер нь эрэгтэй хүн ер нь охин таягдсныхаа дараа хөөшлөгддөг шүү те. Тэгж боддог дэгээ. Тийм шүү дээ. Би бас ер нь э, салаал нэр өрчлсөн л дөө. <laughs> Яг нөө жоохон те амьдралд итгэлгүй болж эхлэв л дээ. Шааша гэж бодож удаа. Цөхөр зүмхрээ. Гэтэ эрэгтэй хүн болохныг яг нэг нэг охин яг өөртөө дурлуулчаад яг амар хайт юм шиг гон те. Тэгэл тэрнээс хойш эрэгтэй хүн ер нь их түлхэц болд юм шиг гон эрэгтэй хүнд. Яг мотивац өгөөш яагаад байна? Үгүй тэр охинд нь бахархалтай байд юм шүү. Энэ энэ зал надад амар дурлж исэн бид хайсан тэгж юм гэл. Тэгсэн амар нэг Орондоо амар ярд юм шүү л шүү. Тэ тийм амар ирээдүйдээ залууг нэг тэ хайж машныхаа дараа мангар мангар том болцсон байж хэнтэй. Энэ залуу <laughs> миний ханаас гүйж исэн шүү. Тэгж ярих гэж сүл явд юм лөө. Эхтэй хүмүүс яг тэгж яриулах гэж яг тэ. Тэ шар нөлөө шаа энэ энэ залуугийн боо миний хааланд орж исэн шүү дээ. <laughs> Яа, би энэ залуугийнхыг зэлгэж исэн шүү дээ. Аа. За. За, за, гэх шиг. <laughs> Гэтэ яг ингээд хаягдсныхаа дараа <clears throat> эрэгтэй хүн жоохон шаашаа гэж боддог. Би яг нэг охин нэг хаягдахтаа бүр өнөө тэр үчи амар рок сонирхдаг гэсэн хэрэг. Гитар тоглож моглоошаа амар тийм нээжний залуус. <laughs> Үс мөсөө ургуулаа шаацсан. Би ер нь өсөө ургуулна гэж шийдчихсэн гэсэн хэрэг Тэгээ нэг баг нэг жил хагасгаар ургуулсан юм аа. Тэгсэн чинь яг ингээд нэг амар том аваарод яг уртуулж амжаагүй гэхдээ үн тэнэг болцсон нэг тийм Justin Bieber ч юм нэг сонир болцсон юм. Гэсэн чи яг тэр үед хаягдаад яг тийм өстэй тэр үед. Тэгснэ яг хаягдсан хатараа яг өөрийгөө цалин дарсан. За шаалтаа гэж. Юу өстэй гэж. Би арай жоохон нэг дүүшүүдийн гуралжин засалтаар засуулж эхэлсэн л тээ. Аашаас арай жоохон октодын жоохон анхаарлыг татхын тулд аашаас Хаягсныхаа дараа жоохон яаж байгаа юм шиг. Ашигтэй хаягдсан амир уйлж мөснө би дууз муу зөхөөгөө шахаад зү. Тэр дууга би бүр устгасан шүү дээ. Тийм дээ. Хоёлоо баг яг нэг үед хаягтай байж тээ бата. Яа. Тэгэхэд ч бас Би ер нь хаягдаал комеди хийж эхэлсэн л дээ. Бодлоод <laughs> өгсөн. Гэтэ яг хаягсныхаа дараа яг наг хайсанд нь харамсуулах гэж яг нэг эрэгтэй хүн гэдэг яг тэгж боддгийн шонд одоо харамсуулах хэрэгтэй гэж одоо шаа тий. Яг илүү би одоо нотлох хэрэгтэй өөрийгөө хаях хэрэггүй байсан юм да гэж амар өрөвдөл яг өрөвдөлтэй шаацтай гол зорилго зүгээр. Гэтэ яг тэрний ачаар бас амар сайжирдаг гэж магадгүй жоохон өөрөө юу вэ жоохон жимд явъя. Нэг Оросд нэг ямар пастельник гэх нэг очтой нэг амир залуус аахгүй. Тэр нь болохоор нэг ор унжлын явуулээд. Тэгээд тэр нэрнээсээ болоод бүр амир хийлгэлгүй жаад нэг охины араас амир гүгдсэн чинь нөө охин бүр өөрийг амир режектлгүй. Тэгсэн чинь нөө ч бүр бантаа бүр үнэнх ямар ч амир жаад жоохон дуумаа хөгжим сонсроод нэг хамтлагт ороод бүр амир од болоод Тэгснэ амар анхны тоглолтоо ингээл бүр амар шаасан чинь яг хамгийн уртны судал дээр нөгөө өөрийг нь амар rejectlээс охин ингээ суудсан. Тэгээ өөрийг нь араа амар үйлээдсэн гэсэн. <laughs> Тэр болоор амар шаасан дээр. Тэр бол яг төгс шааж дээ тий. Ингээ босс шаасан биш тий. Яг кино шаасан шүү дээ. Тэгэл эрэхтэй. Эрэхтэй яг тэрний төлөө л явдсан юм шүү. Ааш. Тий шүү дээ. Октод ихтэй бас хаягдахаар бас нэг бас бас нэг өөр болчтой юм шиг байна тий. Яг нэг мэдхгүй. За шаашаа. Тийм бас нэг яг эрэгтэн яг хаягдсныхаа дараа бас жоохон жоохон архит тамхин арай жоохон байд гэрэл бол болд юм уу гэж бодогдод шүү дээ. Тэг чи намайг ингээд хайсандаа харамсандаа гэдэг. Өөр талаар харамсуулах гэж байгаа дөө. Тийм. Тэгэл ер нь эсвэл жоохон хаягдсандаа жоохон гутраал заа за ер нь ямар хамаатай юм хамаатай ингээл тэгэл тэ өөр залуугийн ийг өгөх гэж эхэллээ. Гшаах. <laughs> Тэгдэг л баг л та. Яг тэгдэг бах уу? Би л яг тэгдэг гэж ойлгосон шүү дээ яг дөнгөж хаяа шууд хөхдөг гэж. Тэгээ тийм явдал их болдсон юм шиг байна шүү дээ. <laughs> Болно болно. Ер нь гадуур ажиглагдсан шүү дээ. Ажиглагдана, ажиглагдана. Биш тэр найз залуугаас нь гадна бас нэг тийм цапаасын хүн заавалчгүй байж идэм биш үү? Арталтай дугуй юу? Тий. <laughs> Тэр бол ер нь бараг л бараг баттай дөө гэж. Манай ангид гэтэл би ер нь анзаарсан ааш. Яг тэ нэг амар удаа үерсэн хос хосоод байхгүй юу? Бараг нэг 4 5 жил болж байгаа. Тэгэл салсан чинь шууд нөгөө охин шууд нэг тийм бас нэг арьсдаг далд болж татаараад тэгэл тэгэл тэг далуун тэгэл юхэмдээ <coughs> зовоол явж явах тэр э, охин <coughs> запастайгаа шууд амархан гэх юм уу гэж. За за би нэг л сони ярьчлаа гэж. Гэхдээ ойлгож байна л да. Яг на Бионсагийн нэг юу гэдтэй to the left to the left гэдэг шаад өгдөг. Тэр чинь яг нэг найз залууга хаяснаа шууд Nada «Э, you э, in a minute гэдэг гэж шаад. Чамшиг даалуу дахиад минутын дараа гарч ирнэ мэрнэ. Тэр оги одоо ирж байгаа мэрж байгаа. Ер нь тех дуртай. <laughs> Саншос. Хүн дүн дүн дүн. Нэг иймэрхүү явдлууд болдог болоо одоо ингээд одоо хоёр эхний охин маань хоёр өргөж штэ. Тэгэл дөнгөж өрхөл э, ажихт охин нь одоо онгон монгон тэгэл би онч дундахгүй хулаа хүлэн мүлэн ингээл бүр амар удаан баг жил мэл ингээ болонгот нөө бандин сүулдэ цашааша бүр уур муур хөрөнгөд зүгээр гээд салчингот нөө охин амар харамсч харамсал жоо ууж мууж ууж байгаа тэгснэ зүр өөр ямар ч танихгүй зүр хальт нийлсэн бантаа шаалгалчлаа амар муухай шаантай дэстэй гэхдээ тийм нэр болж исэн юм байна уу зүр гэхдээ тийм биз тэр үерхлийн ганц шалтгаан нь бараг тэр юун дээр байсан байгаа шүү дээ те хүлээлтэн дээр залуу төвчгөө өлөө зүгээр за шаашагээ салсан ч нөгөө охин зүгээр л Тэгвэл би дурын пистэ төглөө. Өөрөөс тэрийг өөрөөс нэг зүрхий тэр юм байдаг зураа хямарч мэрж ууж мууж байгаа л зүгээр гачим пистэ шалгалаа. Тэгэхэр л амар новшин шантай өөр. Яг тэр залууд нь л амар новшин шантай. За яг хэвээ шаалгуулт тэгснэ эхнийхэн шаалтан дээр зүгээр хүүхдтэй олчлаа яг уу. Йоо за айлц. Тэр бол бүр fucked up болчихж байгаа юм. Тэгвэл тэх юм бол шууд хүүхдтэй олчих юм бол нөгөө залуу амар амар новшин шааж байгаа. Тэгтээ арай хурдан л мартах байх гэж. Шууд за жинк одоо л жинк өвөр гэж шууд тэгэл. Яа тий. Өвчин өвчин шаавал яа. Бүр амар тийм дип юм бодож байгаа тий. Зөөр яг дөнгөж яг тэр нэг амар бүр яг охин насыг авах гэжсэн залуу бүр 3 жил үерхэж мөргэж шаагаад тий бүр яг тий 10 жилээсээ үерхэж эхэлж мэгсэн тий. Тэгжсэн яг нэг өдөр хэрэлдээл салонгуудаа шууд 10 залуу цовруул ашаас. Яаахгүй. Тийм шаавал яах вэ? Дээрээ шууд букаке тавиулж мөвлөө. Яа, э, солонгос кино шиг шаях гэдэг. Улам <laughs> байдлыг бүр тэ нэмээд хэцүү юм тавиаш. <laughs> Бүр бүр тулах гашаа. Хамгийн новшин байдал тулах гашаа. <laughs> Та нар танил мэдрэмжтэй би нэг <clears throat> танил мэдрэмж нэг бүр анхны эдийн сонсож байгаад фитнестэд асуулж байсан байхгүй юу? Тэгж байгаа бүр яг өөрийгөө бүр арах гэж зүс дүр амар тукан нэг өнөө инээтэй юм яриа шүү. Нэг тукан ингээд нэг юу моби чатаар ингээд нэг моби комын оператортай ярьж байгаа нэг амар гоё охинд гоо хаалт охинд танилцчихгүй юу. Тэгэл жоохон тэр охиноос жоохон юм юм ярьж байгаа л тэгэл нэрийг аваад тэгээд үнгүү дата багц магц аваад амар юм яриа шааж байгаа. Тэгэл бусад таслаад өөр моби комд ажилтан өөр найз руу залангот. Хөө танаа тааж нэг цэцэг нэг хүн байдаг үчи хараад өгөөч гэдгсэн чинь. За би одоо тэнцээ ажилтан хүнтэй яриад байгаа гэл. Тэгэл жоохон байж байгаа нөө найз залгаснаа. Хөө хүчин хөө хэрэггүй юм шүү хөшөө жоохон дими юм шүү гэдэг. Тэгээ чи дараа чи яг тань жоохон яасан гэсэн гэсэн чи. Жоохон орон нутгийн охин байсан юм шиг лээ чи. Хөөхид дайлал тэцгээг. Яаж байгаа юм бэ? Тэцгээ сонсчихвол бас те. Ашхан. Жоохон ингээд юм новшин ч гэсэн авир нэттэй гэхдээ юмнууд ер нь. <laughs> Э, новшин тэгэл тэгсэн үрдсэн үний нэттэй шээ. Тэгээ яа цэцгээ бол нэг мэдэхгүй л байгаа шүү те. Манидийн дунд л явцсан яриа юм чи те. Энэ эргэжтэйчүүд юм хтэй friend zone гэж нэг амар юм байна. Зүгээр. Тэ friend zone-д орчихсон аа. Тэгээ. Амар шаадсан. Тэлт нарт шаадсан. Хэр удаан тэ ихтэй яг яга юунаас болж friend zone-д орсон. Бид яг яагаад гэдэг мэдгүй зүгээр яалчгүй нэг удаан найсаа. Тэ. Яг нэг яг нэг удаан найзлаа шаадсан. Тэ. Яг нэг тийм хитрхээ удаан найзлахаар бүр ингээ ханаа нуулам болсон шээ тий. За угаасаа тий энэ энэ хөдөлгөөн ихгүй над руу тий. Тийм бүр улам за зүгээр энэ дээр ингээ хан босгоч найз гэдэг тодтол өгч гэж. Тэгснэ би тий нэлээ удаан байжснэ зөрөг орж нэг өдөр зөрөг орж мороо шагаа. Олон жилийн дараа нэг зөрөг орж мороо шагаа. Яг тий амар кино үзнэ нэг кинон дээр яг нэг мөнхийн хайр гэдэг нэг юмыг нэг өөр үгээр хэлж билээ. Яг тэр тэр мессежийг явуулж муулсан чинь тий өөдөөс нь өөр э, just friends гэсэн юу яриад байгаа юм бэ? Миний найз мэз гэшээ. Яаша. Тэрийг амар тодгоч чиж байгаа те. Охтууд нэр залууч залуучуудыг миний найз гэвэл нэр үнэхээр новшин те. Миний найз best гэтэр гэж юм шаа те. Best битэр чинь best. Яг юм дээр best гэж байгаа хүмүүс чинь хэцүү байдаг байхгүй. Гэтэ тэр бас нууцхан шаалцдаг гэж байна. Тий. Тий. Магадгүй ч те. Friends with benefits ч юм уу те. Тий. Тийм модонд ороо шагаад тий. Instagram дээр октод амар яг хоёр ингэ шаалцж байгаа хүний юм зүгээр нэг юм сүүдэртэй юм сэлвэт байгаа байхгүй. Тэгснэ доор нь just friends. Аа тэгэж бичвч яг юу илтгэхэд байгаа юм те. Тийм найзтай болъё гэж. Гэтэ яг нэтээр харж хахад нэг яг бүр нэг тийм шаалцах дуртай өгтөд зүр яг харагддаг те. Илүү жоохон өөригөө жоохон илүү нэг арай нэг дэлгэ шагаа те. Яг ойлгуулаа шагаа те. <laughs> Яг яг юу яриад байгаа сэдвийг яг хөндөш яагаад те зүгээр одоо нэг яг нэг тийм охин мэднэ сте гэж яахгүй Instagram дээр зүгээр нэг юм юу охин ш зөндөл охин пэйжүүд өгдөн штэ зүгээр л нэг за уучлаарай өдрөх шат гадаад нэг гадаад юунуудыг яадаг те зүр гадаад зураг хувц хувц нэг түүх мөнхний зураг постлоо л яадаг те зүгээр тэрний ард зүгээр мод Тий зүгээр үгүй мод шилтэй зүгээр яг октоодын дуртай одоо юу гэдэг нь те. Аа зүгээр юм зараа шахаад ддаг байна. Зардгүй айгүй. Брэнд шоп моп гэдэг э, одоо нэг хамгийн гоё эмгхтэй хүний таалагддаг зурагнуудыг л боочлоод өгдөг те. Заримдаа зүгээр нэг бүхс мөхс боочлолцсон, заримдаа зүгээр эмгхтэй хүний готл мотл. Яг тэ нэг эмгхтэй хүмүүсний хаяа гоё харагддаг. Гоё харагддаг юм боочлоо. Яг тэ өөрийнхөө зургийг хийсэж постлдгүй. Тэрний ард ямар хүн байдаг вэ? Зүгээр нэг батгатай тарган overweight хүүхэн байдаг л те. Нэг охин <laughs> мөрөөдөө шүү те. Юу ч гэсэн өөрийгөө л харуулах дургу ч юм уу тий. Эсвэл мэдгүй амар тийм гоё. Од үед үйлээд гэх юм. Мэдгүй. Тэр олон тарьцгаа. Од гэсэн хүмүүс ч ер нь зүгээр л амар өөртөө харуулах дуртай анхаарал хүсдэг хүмүүс юм биш үү гэж. Хүсдэг гэж. Манайд ч гэсэн анхаарал хүсэж байгаа шүү ямар нэгэн байдлаар тий. Тий шүү дээ. Хүмүүсийг хүмүүсийг ингээл инээлгэж минээлгэх чинь бас нэг нэг бодол нэг төрлийн ингээл анхаарлын авч яаж байгаа анхаарал хүсэж байгаа гэж. Тэгэл яг ясэмдэр attention hour гэдэг дээ шүү дээ. Тий <laughs> Гэтэ тэрийг яг нэг яг нэг тийм хотлаат ч анхаарал авах биш те. Яг нэг яг анхаарлын яг тий. Яг нэг тийм гоё чанартай анхаарлын шахах хэрэгтэй байхгүй те. Худлаат ч гэж зүгээр зүгээр те. Худлаат нь тэгэхээр нэг жоохон ерөнхий үг. Гэтэ хамгийн амар нь те нэг амар моо зөвхөн зүгээр нэг үнж байдлын талаар пост хийхлээр те. <laughs> Тэр чинь баг манитыг саркастик шахаад байгаа юм шиг. <laughs> Тий баг тий. Эргүүлээ жок манит жок өгөө шахаад. Би зүгээр яг нүрээ дарддаг ч бистэй. Яг хүний өмнөөс нэг санаа зовх мангар ичдэгтэй. Яг нэг тэр э, өмнөх мис мис охин нэг ярилцлага өгж мөгж явахт дэлхийн мис тэр. Тэглөө. Азийн мис ч үлөө. Жоо англи хэл муу гэдэг үү? Тий нэг жоохон э, гацч батснаа монголоор ярьж эхэлж эхэлдэг. Яг нэг тэгэнгүүт нэг хүний өмнөөс яг ингээд бүх суулгаад тий даа гэж байгаа. Өөрөө нэг тийм байдалд орсон юм шиг. Тэр нэг байд зох хэцүү шээд тэ. Яа. Яг хүний өмнөөс бүр яг мэдэрч тийм байна те яг нэг яг тэр яаж хүнд нэг ягаад тийм мэдрэмж өгд юм бол яг нэг нэг жоохон эвгүй боллоо шагаад дотор тэр баг нүрээ ингээд хүнжил мүнжилдээ дараа шачмаар те нэг хэсэг жоохон минут цанаас дарж байгаа л та шүн мөн ингээл яг унтахын өмнө ингээд нэг баах юм бодчихдээ штэ те тэгж жаал нэг баг багтай хийсэн юм уу одоо шааша би яах гэж энийг санаа гэж тэрийг тэр хөлөө очдөг те зүг зүгээр яж байгаа л нэг новшин хилжсэн тэнийг юм санаа бүр аим би бүр байнг тэгдэж шүү би би бүр занда тэрийг одоо өвчин өвчин болоо гэж болж гайхаж байгаа шаа үнэн л новшин шаадаж зүгээр ямар нэг юм ингэдэг зүг зүг ингээд хүмүүний дунд ингээд хүм цуг хүмүүстэй цуг авч яваад гин нэг тийм новшин санчихгүй нэг би зүгээр чаддгүй ч ямар нэг тэнийг банц банцнаа илэрхийлэхгүй байсан чаддгүй шүү. Хэдэн жилийн дараа реакц гаргаш. Тий. Зүр манай хичээл мчлээс би зүг амар 10 жил тэнийг хийсэн бодоход би ингэж ингэсэн чинь юу яасан бэ гэмээр би өөр яагачгүй зүр гинт амар тийм. Өнө тэнийг насан турш юм бандал бандалж байгаа те. Үгүй бодч тэр эндээ жоохон банддаг шэд. Гэтэ хаяа бас аа нэлээд удаан хугацаа өнгөрсөн дараас тэгэд бүр мартсан шэд бидэд бүр өөр хүчээр за пста ерөөсө тэг тэнэгцэн ч юм яатын би юу ч хийсэн яатын гэж өөртөө бодлоо итгүүлэх гэж байгаа тэгэхгүй мартахгүй шээ ганц та. Тэ дээр үед хүмүүс нэрээ зөндөө бантчил байсан баг те. Яг бүр дээр үеийн бүр амар хаан маань те. Лаг лаг амар сүртэй баг нэр жоохон амар зүртэй ингээл үг мөг хэлсэн онгоч монгоч ч юм. Тэнцэр нэг тэнэг байдалд орош байгаа те. Гэтэ тэр үеийн хүмүүсүүд нь яа ямар эвгүй юм бэ гээл тэл тэр чигтээ угаасаа өхөөл туус болоо те. Эпик банталтууд байсан л баг гэж. Байлгүй байх юм. Тэр нөө Орс манай өвөө нөгөө Оросд суржсэн юм л да. Гэсэн чинь Монгол оюутнуудыг бас ингээ Оросд ингээ сургадаг. Гэсэн чинь хөдөөнөөс ирж мэрцэн. Шууд Орос руу очицсан. Тэг нэг Орос хэл сайн мэдхгүй ингээ оюутнууд ингээ байдаг гэсэн. Тэнгүүтээ нэг оюутан тэгсэн гэсэн дэлгүүр оронгуудаа өндөгнүүд байсан юм л да. Дахианы махахгүй байхгүй харна. Девушка, где родители гэж. Тэгдэг шээ. Ээж аав нь хаанд байгаа юм гэж. Би бүр бэлтгэл тогтоо бид яг шууд орц сургалт ороод Тэгэхэд нэг миний хажууд нэг цогт нэг цогт хөөх суужсэн бохгүй. Тэгээ тэр чинь орс багш орж байгаа. Тэгсэн чинь шууд байж ичсэн гэд болсон. Багшаа би шээж болохгүй гэсэн чинь. Яа чи миний пниманы өртөг нөр шиг бүр ерөөсөө орс багш ерөөсөө ойлгохгүй. Ямар 2 3 удаа би шэмээр байна гэд. Тэгэд ичсэн нэг харсан чинь ингээд надраа инээ цараа шага. Яас гэсч. Би өмнөдөө шийтсэн. <laughs> Доош харж байгаа зүгээр нэг ус асгарцсан юм шиг тэгшээсэн. Дараа нь яг байгаад тэгшээ. Дараа нь багш харчаа бүр чи яагаад туалет орно гэж хэлээгүй юм бэ? Би ажиг тэр миний зүгээр мэддэг байсан ч зүгээр. Нэг орд нэрс хилчдэггүй шаасан. Нэр яг бэлтгэл үед өстой охтод амир тэр нэг тэр юмөр амир өнгөрдөг байсан шүү дээ. Чи ер нь Орсол мэдгүй хой. 0 арах уу гэдэг юу гэж хэлдэг мэдгүй хой. Мош нав туалет гэдэг за гэж үгээд яа. Тийм шааж. Тэр цагт гэж ямар ширүүн өстэй вэ те зүгээр инээцэн шээцэн бид тэр чи одоо юу хийж байгаа бол яг юу хийсэн одоо бүр амин гангст болчихсон. Цагттай хажих гэдэг ганц нэг харамсалтай ретардд э, тоххой жоохон. Тэгээ жоохон муухан ханцгаа. Тэр ч тиймэрхүү юм болж л. Би бас нэг 10 э, жилд э, орж исэн байхгүй яг дунд ангид. Тэгсэн чинь яг дунд ангид нэг англи мэддэг хүмүүстэй арай нэг A group анх бүр мэддэг хүмүүстэй B group-т оруулдаг. Яг би A group-т үнэхээр орчих болохоор л байсан юм л да. Гэтэ яг тухайн үеийн иго бодож байгаа те. Зүгээр барын сүүл явснаас батганы толгой шаач. Мэдхгүй хөхтөд энэ нь яашаа. <laughs> Мэдхгүй хөхтөд дундаа даам шаах. Даам шаах гэж. ABC гэж ганц зэрэг мэддэг шээц те. Наад ч тэгдэн штт. Зүгээр цоо шүү. Тин бааварлах гэж байгаа те. Манайд одоо Манайд ер нь муу сурлагтун та хоёр хэр сурдаг гэсэн бэ? Нөө сайн байгаагүй. Байгаагүй те. Ер нь онц гийгүүлсэн гой юм шиг яг. Онц сурдаг хүмүүс юу яасан би нэг э, мэдээлэл зүй э, э, олимпиадад тавт орсон бохоггүй. Дүүргийн мэдээлэл зүй олимпиадад тавт орж исэн. Гэтэ яг нэг нэг асуудал нэг нийтдээ 6 онл орсон юм л да. <laughs> Тэрийг ярихтай юм шүү дээ. Эхнээсээ тавт орсон гэж. <laughs> Нийтдээ 6 орсон байдаг шээ мэдээлэлтэн олимпиад гэхэр одоо яг юу хоо? Э, нэг нэг компьютерийн програм бичдэг байхгүй. Тухайд Борланд Паскал гэд э, хийлээд байсан. Тэгээ Паскал бичдэг гэж яг тэр орсон жил тэрний дараа жилээс C++ гэд ер нь C хэл э, үүсчихсэн байхгүй. Код код код биш програм бичиж байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь тооны машин жишээ шиг програм хийх юм бол тэгэл бичдэг байхгүй одоо тийм энэ юм байвал тэр энэ юм байвал гэл. <laughs> Нэг аа би дээр тавьсан лөө. А тэнд тавьсан байж байгаа. Нэг тийм алгоритм л ер нь тухай мэддэг. Одоо айлгур штэ. Араа нэг төрүүлээ мэдчихв хөх нэг л. Гэтэ тэрэндээ сайн байсан үү те? Гэхдээ нэг сайн байгаагүй. Зүгээр нэг арай жоохон сонирхолтой. Ходлаа нэг компьютер компьютер гэж явдаг те. Мэдээлж олимпиадын бэлтгэлтэй. <laughs> гэж бодлоо орд сууч муугашаа. Тусгаа байр маяр эзэлцэн те. <laughs> Тусгаа байр гэж нэг юм байдаг үстэй. Мөр тусгаа шатсан. Би нөө нэг шинэ Монголд нэг жил сурсан шүү дээ. Тэгэхэд нөө нэг э, Монгол сургуулийн тооч нь Ор сургуулийг баг хамаагүй төрүүлсэн байдаг. Шинэ Монголд буцаад Ирэл руугаа орсон багт эхний жилдээ бүр тоондоо аяр бааварлаа шаа. Тэгсэн дараа жил дахиад сувруугаа орчдөг шээс яг манай дараа жил яг шинэ Монголын яг Монгол сургуулийн юу рүү ороод ирсэн ч тэрнээс жоохон цаашлаа чи би зөвөр мярааш. Согос ташаад. 10 жил чинь би 11 байсан бохоггүй. Тэгээд нэг э, нэг яг нэг сант олонлог нэгдүгээр сургуулийн нэг тооны ангийнх нь мангар дооргүй. Би би нэгээр. Яг чи би өөрөө олимпиад ордгүй байсан юм л дургу те. Хажуугаар явж онгот муухай харж байгаа шээ. Нэг барах уу гэсэн харцаар ардсан шүү дээ. А тэд нар тооны сургуулиуд юм уу? Яа тэд нар яг тоондоо уулзтайгаа айг байхгүй. Аа тэг өрсөлдөл. Тий манай 11 чинь юу байсан нэ? Угаасаа нэг математик физикийн гүнзгий сургуультай. Аа 11 дэх сурлаа. Тий 5-аас 11 дугаар анги хүртэл байдаг. Тэгээд л өөр анги байдаг. Дотор 3 хүн бүлэгтэй. Сүүлдээ 9 10 11 нь 2 хүн бүлэгтэй болчихдог байхгүй. Ахаа. Тийм болохоор нэг гүнзгий юу. Тий, deep. Deep шээ тий. <laughs> Арай нэг deep төвшин шагаан. Зүр манай ангийнхны заримдаа нэг хэрэг хоорондоо нэг ингээд маргадан шүү дээ хоёр найз. Тий. Зарим нь зүгээр нэг онл яриа маргаад байдаг шац тий. Онлоор маргалдаг гэсэн. Интерстеллерийн онл мон шаацсан хоорондоо маргааш шагаад. Өдөртөө сонирм байгаа ч тэгээд яагаад заавал бөмбөлөг хэлбэртэй байгаа юм гэж. Угаасаа тийм байх ёстой байхгүй юм батал. Чи яаж батлах юм гэж. Яа. Эйнштейний зарим зарим нэг эвгүй би бол тийм шүү дээ. Зарим гараад Эйнштейний том юм яриа шагаад. Чи ер нь э, нэгдүгээр хуулийг ер нь яг ойлгож байна. Мань ер нь өөрийнхөө төвшөнд бол ойлгож байгаа шүү. Тэр шиг. Харин deep юм шиг хагаад. Хэдүгээр анги хөгтөд тэр зэрдэг. Одоо л тоо. Одоо юу? Тэ. Би нэг 10 жилийн толботой байдаг. Аа. Одоо нэг жоохон хүнд хүнд юм ярьчих гэж. Шууд хүндрээл шууд томьёо руу ороо шахаа тэ. Тэ. Тэгээ бас бид нар бол тэгж ярьдаг ус бид нар тэнэг байсан юм байна. Гүнзгий сургуулийнхаа ялч гүнзгий байд юм байна гэж шахаа. Тэгээд Тэгэхээр үнэхээр одоо тий зарим нэг 10 жилийг сонсхолоор одоо амар коллективтэй тий зүгээр л амралт яваал хоорондоо балб шаалтсан мал цуухан юм ярих гэж. Бид нар л хэдээс амралт явж үзээгүй. Нэг удаа үтсэн систем оролцсон тий. Ихтэй чадаагүй гэдэг шиг зүгээр нэг удаа явсан хонох гэж оролцсон багш үгүйгээр харин шатсан. Оо. Манайхан хонж мондөглөөсөн. Гэтэ ямар ч бас тийм юмэр баг байдгүй. Уу яаж хөх яаж хөхөрөх юм зү дээ. Мэдхгүй. А байсан баг. А нэг нэг удаа шаалтсан байна. Э, тэ нэг Тэ нэг дондаа. Тэр чинь ер нь яадаг байхгүй юу? Нүүр нүүр хагар нь идэж тэрэн шиг яг тэ нэг нь хоорондоо шалтжил тэгэл заа тэ. Рол модель болоо шээ. Жихэн хамт олон болж гин гэсэн үг үстэй. Тийм шүү дээ. Бүр зузаараа тэ зузаараа шагаад 10 жил үргэсэн үргэсэнгүүт мадаа шагаа те. Аа ангийн дунд дулаахан уур амьсгал шагаа те. <laughs> Тийм шүү. Ангийн халуун дунд үрийн шингэн шиг дулаахан. <laughs> Би бистэ нэр нэг <laughs> нэг амралтандаар атсан ахгүйсэн чи яг нэг ангиараа явж авах гэхдээ бүр 30 идтэй хүмүүс. Бар 10 жил төгсч мөссөн. Тэгэл бүр нэг бөөнөр авгаа магаа тэгэл бүх ахнаар тэгэл манаш өглөө нэг осон чи зүгээр нэг их чи ингээд нэг их ярьж байдаг шүү дээ. Йоо өгстөр орой зур унцс чи гэд нэг авраг зур нэг ихтэй ороод ирдэг шаац. Батагт мен чад энэ бүр дээр ярьжсэн шүү дээ. Бүр 10 жил тэгсэн чи тэрээс сонсно. Шаалт яхаар мэнэтэ ийм охтууд нийлдэг юм бэ гэж байгаа. Йоо. Гэтэ ямар ширүү бөө. Тэгэл баа орж ирдэг шавраг. Өө зүгээр Би нэг өөрөөсөө 2 3 дүү өгтөө зүгээр ингээд нэг манай нэг найзын найзгийнх нь байрны найзууд майзууд болж байна. Тэгэл яг хөтэ дундаа ороод нэг сэдв рүү орно шүү дээ. 2 морд сэдв. Гэсэн чинь зүгээр асууж явах гээд яг хаана шаалч үтсэн байх нь ямарэд. Тэгсэн чинь нөө хаягдсан 16 дахь удаа гэсэн шүү дээ. Хангаа юу? Барилга тий. Тэрний зүгээр хамгийн дээдлийн давхарт гэснэ. Тэгсэн чинь цаатлаас нь амар олон давхар дээшээ. Хөө гэж гарч ирж байгаа юм. Яасан гэдэг гисэн чинь би автобусанд үтсэн гэж. Юу гэж багнуураас нааш автобус өвд юм шүү дээ. Багнуур ч үлэн холоос багнуур дөрөв гэж. Амгалангаас ч үлэн багнуур ч үлэн. Тэсн чи зүгээр тэрний хамгийн арын судал дээр зүгээр л өр дээрээс болж байгаа шаалтсан шиж шиг. Тэр урт болохоор ихтэй бас тийм зөрөгтэй шаажин тий. Йоо, хажууд хүн байхгүй тий. Юу аа. Ер нь юус яг уус тий зүгээр. Гэтэ ер нь интернет интернет энэ яг хүмүүст хүмүүст 8 нөлөөлж байгаа шүү дээ. Автобус дотор Э, Гэхдээ Япон порно би янз янз кино мэн янз тиймэрхүү үзэл хүмүүс тийм болоод байгаа гэж бодоод байна би л. Япон порно бол нэг өөр те ялч автобусаас ялч Японд юу гэдэг амар хүмүүс байна. Гэтэ тэр яг Японы тэр нэг автобусын дотор нэг олоола олон эргэжтэйчүүд нэг эмхтэй ингээл нэг оролддог. Тэр болохоор яг нэг жүжиг бах те яг автобус төрөөсөлж байгаа л баах эргэжтэйчүүд сууд сууж муугаад Тэгээ хаяа зарим нь болчих мэгч явж идэг шээ. Тийм зарим зүгээр нэг имэ мимэ явж идэж. Тэр имэ одоо яг тэр мөнгөний төлөө жижигэлсэн юм одоо яасан. Яг нэг амар жинхэнэ харагдуулах гэж Япончууд бүр амар хичээгээ шагаа те. Амар production гэж. Тийм амар quality шаардсан. Японч Япон өдрөх шаагч. Амруу ихтэй орж ирдэг шац. Тэр бүр ямар ширүү. Ихтэй тэг өгсөн болов. Өш. Инээж нэг яриа. Амар зүр инээдтэй юм. Инээгээр ярьж яриа шахаад инээдтэй юм ярьж байгаа юм шиг. Олон жил амралт явсан хүмүүс өөр <laughs> амралтдаг шээ. Амралт бол сексийн талбар үстэй. Өө амар. Өө одоо энэ сүүлийн үед нэг хөрмний дараа нэг бүүнээр амралт явдаг модтой болчихжээ. Яг найзуудаараа. Яа. Яа. Дига халтсан байгаа үсттэй. Тэр чин бүр яг бүр шалц гээд 3 эсрэг 3 дота шат гişгтэй. Яг 90 мэрэ ингээд талцаа шаттэй. За танаа нэ эмхтэй найзууд байд зүгээр. Яг тоолж молж байгааг 10 мараа болгож байгаа. Хамгийн амар нөгөөдөр нь халуураа шагаа тий. Амар юм болж байгаа хөрөн дээр. Тэр дондноос жоохон 10-50 шачдаг бах те. Яа. Гэтэ хоримнаас хөрм үүсдэг бах те. Мэд. Яг те дараа нь зур Хорим дээр одоо ингээл нөө нэг э, юуных нь хөргөнийх нь найзууд Хүүхнийх нь найдад мэддэг л амар. Тийм хоорондоо ингээд ер нь ижилсдэг болчихсон. Характераа одоо юу гэдэг нэг 10 эмэгтэй 10 эрэгтэй. Гэхдээ яг хөтэй эмэгтэйгийнхнөөс эрэгтэй найзууд байж болно л доо. Гихмэчлээ ингээд нэг 10 10 болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд хамгийн амар нэг хуримч нэг жоохон 6 7 гэдэг өндөрлөдөн шүү дээ. Тэнгүүд бүх аав ээж нэргээ явуулж муулж байгаа зүгээр хос хоёрыг аваад хамгийн амар саяхан нэг 100 хөрөн болсон чинь зүгээр хос хоёр нь байхгүй үлдсэнд нөгөө bridesmaid те нөгөө best man-ууд нь үргэлжлээ яваад байдаг шээ. Карика <laughs> мөр зүгээр хүний хорим дээр далиндуулаа бүр эрчэн дээр нь шаал. Тэгээ ер нь нэг тиймэрхүү юм болгонгууд тэгээд шоуд шалтгаан шатсан те зүгээр. Зүгээр үргэлжлүүлж те хамгийн амар дээр амралт яваад байгаа байхгүй яг 10 10 араа те хоёр хосоо нөгөө хоримлсан. Тэгснэ 3 3 жилийн дараа те нөгөө энэ нөгөө хоёрын хорим дээр танилцсан хоёр нь те дахиж хорим хорим хийж ийг гэж. Тэгж дахиж reunion хийж те хормон дээр л анх танилцсан. <laughs> Тэгэж амралт яваагүй болоош. <laughs> Бид хоёрын хүүхэд таашаа. Шот хөөхтэй болж болоо шээ. Тэг. Тэгтээ тэр бас амар боо. Тийм хүүхдийн цусдлан муслан дээр явангууд л нэг Миний тэл тийм нэг гин цайлхан байдаг гэсэн багтаа. Бусад хүмүүс бүр амар шаалц 8 8 охин шааж матсан те. Өнөө <laughs> 7 хоногт юу лээ? Юу лээ нэг маа нэг Монгол сургуулийн найз 10 э, жил төгсөв тонхны байраа амарл явсан байл та. Гэвч хоёр залуу ингээд баг хоёр анги мэн нийлж ингээд шаалсан малцаж байгаа зөө. Тэгсэн юу вэ нэг нэг амар жижигхэн битэй хүнээсэн байл та. Тэгсэн нэг хоёр мангар өндөр том битэй хоёр хүнтэй зур шаалсан байдаг шээс. Юу амар сайн тэгснэ. <laughs> Юу гэж яриадсан гэлээ бас нэг хоёр залуу ингээд бөө шаалж байгаа бөө тамгил тамгилжсэн байл гэсэн. Чи дээх шаасан гэсэн чи. Оо мэнч дөрөв охин шаасан гэсэн чи. Шаал би хоёр охин шаасан. За би чаас одоо ихсчээд буцаа ороод э, э, буцаа орж ихсчээд дэр мэрэг шээ. Том байгаа. Хоёр анги нийлж шаалцж шаалцаа бүр үнэхээр ширүү шаацтай бүр яг үнэхээр ийм орг юм байна ш. 10 жилд нэг лүүзер байсан санагдаж шаач. Манайд үнэхээр яг лүүзер байсан. Зандан байднаар шаац. Зүр хийсэн юм байна. Зарим нь болохоор зүгээр одоо зандан яг нэг зандан биш гэх худлаа яриа шагаад. Тэр өн кул наа чи мань шүг. Кулер гэж ярьдаг байсан те. Зүгээр бэлэг жонгаа шаа те. Яасан гэж байрны охинтой гэж. Анги дээр ирж байрны охин гэдэг л байран дээр очих батаа анги охин гэж. Батаа гэсэн чинь нэг батаа гэсэн чинь надаа нэг донтой мэрдэг ус олор октод бүр амар шаалтсан малтдаг. Тингээ одцсон. Бараг бараг тэ анхныгаа зүгээр үзмээр санагдал батаа тандах гэж байгаа. Донтой юм шаттай. Зүгээр донтой шаттай бид зүгээр давуу талтай байсан шүү. Чаас асуусан шүү дээ нэг. Чи одоо хэдэн охин донцсон гэсэн чи өө нэг 3 мөр удаал. <laughs> Яг өдөр <laughs> тэр зан. Тэ зөв их шатч болохгүй шүү дээ. Тэр тэр үед бас амар жүжиглсэн байгаа юм шиг шүү. <laughs> Яг юм жигнэс хэлж байгаа юм шиг хэлж байна шүү. Тэгснэ би бүр би бүр тэрийг нь бүр би өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Би өөрөө лүүзер болохоор батаг лүүзер байгаа ингээд хатах гашаа. Бата шаалцж үзээгүй зандан шүү дээ. Юугаа та нар итгэсэн чинь. Огтод Юу вэ? Бата шаалц үзэгэл юу болно? Шаал худлаа мудлаа. Өө тэгтэл амар тархин аваасан шитгэх шахахгүй. Гэтэл зандан байсан. Задарлаа штэ нэг үү. Тэгж ярьснаас хойш нэг 2 жилийн дараа л Бүр 2 жилийн дараа өгдөг шээс. 2 жилийн дараач гайгүй байна. Гэтэ яг 10 жил тогтоос нэг бүр нэг нэг жоохондоо данднаа <laughs> тэлжэлсэн байна нэр өгдөг сте. Йоо. Нэг 12 моёртой шааж авцдаг. PC-ний 0 юу вэ тэгээд Яа бас ясал нэг тухай ярьсан ширүүн. Тэгсэн чинь ингээ нэг нэг бизнес төр нэг нэг ахны охиндөө шаалчихсан байл та бүр баг биси бисийн дотор. Тэгсэн чинь ингээ шаал шаалчихсан. Гин нөө ах нэг амар амархан тавих гэдэг хэлэхгүй. Шөө суулснаа. Яа хөлт юу яа шүрмс татчихлаа яа шүрмс таслаа гэж боон зур улаан цан тавиад өгдөг шээс. <laughs> Яа. Тэгснэ тэгснэ тэгснэ эргэж шагаад яа за одоо гайг болно гэсэн буцааш. Тэгснэ тэрийг нь ярьсан тока. Ингээл тэгэл хурдан дээр нэрнээс болчихж байгаа байхгүй. Яа. Тэр тавчаа нэг 50 гүм шиг зүтгүүлэхээс ийгүү те. Нэг эргэжтэйчүүд ягаад тэгт хийдэг юм бол бас өөрийн нотлох хөстэй юм шиг л тэгдэх те. Илүү сайн гэж харуулах гал ашиглаж байгаа бол зүгээр ашигласыг шаах хэрэгтэй. Маа төрөл тавьчаад аа тэр гэж жоо санаа зоо шаачдаг хөл та. Яа ивгүй ивгүй. Жоон тэ. Маа нэг найз бас бүр хитрхийг хүү шаах гад зүр нөгөө охин амир тавиулж юмснаа. За би өөрөө зүр тавиха боллоо гэсэн зүгээр болж байлаа шүү. Арай гүйлрэш. Тэ зүгээр яах вэ тэ зүгээр би чамаг зүгээр л тавиулсан. Аа өөрөө зүгээр тавих зорилго нь бишээс мэж. Ширэмстэй сэтгэлдэлдэг шээ. Арай л хардкор шин. Тэр заримдаа яг тиймээс зүгээр л утга учиргүй морь адуу мал шиг те. Нэг өөр юм бод тавих гэдэг нь өөр юм бодож мадаш. Адуу мал шиг үү. Оцгоно шагаад биз та. Яг хүн тавихаа яг яг эхтэн тавихаа өмнө яг бүр үнэн гаж гаж юм шат юм шиг л тийм бүр хайртай шүү өдр гэж. <laughs> Тэр чинь уус нэ эрэгтэй хүн яг тавихаа нэг Эрэгтэй нь яг тавихын өмнө яг таачлал авч эхэлдэг байхгүй юу? Эрэгтэй хүний таачлал яг 4 секунд л үргэлжилдэг. Яг бар хамгийн максимум. Э, тэр үед болохоор тархины нөгөө нэг морал тэгээд айдс майдсын хэсэг хэрэгцдэг гэсэн бас ажиллагаа олчдаг гэд. Тий айдс. Тэгэл зур хамаагүй хэлж мэлээш байгаа юм уу гэл. Тий эмэгтэй хүмүүс болохоор харин ямар таашаал авч байгаа юм транс маягийн стейт руу орчдөг. Тэгээ юу ч хамаагүй ингээ зур өөрөө амар тийм dominated болохыг хүсдэг мэсдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм. Одоо яг тэгээд яг эмгтэн хүн яг тавьж яхад зүгээр маний зүгээр яаж болох юм штэ. Ер нь жоохон яг амар максимум тулах юм бол тэгэл яаж болох юм хаашаа. Гэхдээ ер нь жоохон юм жоохон хамаагүй болоод явчихдаг. Юм да. <laughs> Яг бүр амар нэг охин дээр тэгжсэн яг тавихын алдтай. Найз руугаа төгөөгч өгөө. Юу вэ? Тэгснэ эмгтэн хүний ташаал чинь баг хамаагүй удаан байдаг шүү дээ. 10 хэдэн секунд. 10 хэдэн 20 секунд гүндэдэг хамаа. Хамаагүй удаан байдаг гэсэн. Өө та нарт нэг тийм гаж сэтгэл байдгүй. Зүгээр манай найз надад нэг удаа тийм санал тавьчих. Соёлыг зүгээр нэг охин тэр зэрэг шаалцчих үзхүү. Тэр ч гоё юм шүү. Гэсэхгүй. Нийтээ гоё нь чааш. Хөшөө манчны боог хармаар гонэ л гэж хэлсэн. Нэг <laughs> тэр нөө нэг нөгөө залууд нь бас амар гоё те зүгээр нэг үнгүүг яс нэг охин. <laughs> Нөгөөтг нь болохоор яг нэг өөрийнх нь хүүхнийг шахах гэдэг юм шиг. Жага хамгаалах тийм төрчих бах те харамлахгүй зүгээр байсан ч гэсэн эвгүй биш үү? Зүгээр. Тийм эвгүй шүү дээ. Бас яаж ч. Яг цагаад бол эвгүй шүү дээ. Бид нар зүгээр яг найзаад байгаа тэгэж чи нэг охин охин гот. Мен тэгвэл чиний шүүгэн дотор чи нуугд чи идэрч. Тэгээ харанхууд яг чи 0 оронгот чи би солигд юм байл. Идэр гэж. Тэ? Тэ. Ий. Тийм. Гэтэ тийм тийм юм жоосоо хизэж бүтдгэмдөө гэж байна. Тийм болоод гэхдээ өнөө алаа шантай нөгөө охин аим шаалчихсан аа. Жохон цаас би 0 шүү тэрийг ингээ 0 орж байгаа зур шал өөр нэг сахалтай байсан орж. Сэтгэл сахад оргцсон байдаг шээс. Нөгөө охиноос үн сайн бол яг юм өөр боод тэрийг мэдэрч. Юу вэ гайхаж. Юу арай жижигхан боороод ирсэн. Эсвэл зүгээр төмсөг өмсгөр мэддэг те. Тийм болж болж лээсэн юм шиг лээ те. Яг монголчууд лагер магер дээр болдог өх үү. Нэг яасан ч гэлээ те. Хоёр найз те. Яг ингээд яг нэг охин дээр яг нэг бэлгүүнийг байна шаадсан юм л та. Тэгж байгаа гарч онготой араас нь шууд замын орол яг шалтчихсан чи бэлгүүнээ өгч бэлгүүнээ наа бэлгүүнээ 3 4 өөр хоолойтой бэлгүүнээ нүчээц нүүд гэж бэлгүүнээ гэж асууж та лагер магар дээр амар өвн болох юм а тэр Зүгээр тэгтээ лагерд яг лагер амралтын дээр зүгээр нэг найз нь тэгжсэн чинь нөгөө найз нь бас тэгж байгаа би би нэг хардаг. Тийм момент те. Хараа шагаад. Харах чинь бүр өнөө амар сэрэлгэтлээ шаачт юм шиг бүр. Хажууд ингээ зөөр нэг хөрш айлмайл ингээ сонсогдсон гот бүр улан бүр боо бүр чолоо шиг болоо шаачдаг те бүр. Таа гэж одоо. Яг манай гэрийн бүр яг порно аудио шат те. Манай гэрийн дээр хажууд талд ингээ хотел гэдэг байхгүй юу? Яг нэг юм аркар гардаг байхгүй юу? яг би нэг өдөр яг үүрээр дөрөвгээ 100 орж исэн чинь зүгээр яг хоёр давхар тэр нэг хотелийн нэг өрөөний цонхон онгорхоо зүгээр нэг ах их чээр бавлцчихэд гэж хэвчээ бүр хүүхэн дуграаш бүр амар дуграаш би яалчгийн тэнд нэг 2 минут зогсоо шээцээ <laughs> гайхаа шууд маа найз Америк сурдаг байхгүй тэгснэ яг нэг хажуутлын өрөөнд нэг дуурам мастер нэг э, тэр нь бүр гохин амар шагалахгүй яг хажууд нь тэгэл бүр нөөдгөн тэрний сонсоод бүр амар дуграл чи тэр тэгээд сонсоод яасан гэсэж Гэхдээ мен ч өөр яах юм бэ гэж. <laughs> Өөр яах юм бэ гэж. Зүгээр л сонсоод байх юм уу? Ямар нэг юм хийн л үсттэй гэж. Тийш үү. Би бас Америкт нэг сурж байхдаа нэг коллежд нэг манай roommate нэг барилддаг зал байсан байхгүй чөлөөтөр. Аа. Тэдний Америкт яг фракцаараа барилддаг. Би тэр иттэй нийлдэг. Яг нэг өдөр яалч нэг нэг амралт болоод гэсэн чинь тэр залуугийнх гэр нь Миннесотад байдаг гэсэн. Манайх ч Висконсин мужи байсан байхгүй. Тэгэхэд нэг э, хоёр найз нь эмэгтэй найз нь ирж ирж ийн. Тэгээ зүгээр яг л э, би өрөөндөө ормоор байдаг. <laughs> Манай зүгээр за чи ингээд цаг маг цанаа ойж байгаарэ гэж шатсан. Яг өрөөндөө орох гол яг ингээл дөхөөл сонсоо шээс яалч орд бугурааш байгаа л та. Яа. Би яг нэг шижгэлсэн миний ор байсан нүгдэг лөө. <laughs> Гэтэ тий. Чиний орондоо тавьж маяг шээ. Оройн төсөөлөш байгаа тий. Зүр үнэхээр юу ч мэдэхгүй юм чинь тий. Яг Америк хоёр шаалж байгаа гэхэл шууд порно төсөөлөгдөж байгаа. Кино үзэж байгаа шиг. Кино үзэж бодож байгаа. Шүн бодож бодож байгаа. Stormд э, хоёлоо огчс гарангалыг их хэцүү шүү. Яа. Яг нэгнийг яг унтсан гэдэг нь яг баталгаатай шахахгүй л тий. Яг яг ингэ чимээгүй сааж маа сураа шатж байгаа сүултээ тий. Ингээд хүнжил мөглөө дуурахгүй юм юм тавьж <laughs> байж. Яг би энэ бүр ингээд юм амаржинтай юм шиг те бүр яг нэг яг тэр донс донслоо ингээд яг ороо яг ингээд донслохгүй мөртлөө яг амар. <laughs> Би бас Америкт э, ноцчод нэг хост дүүтэйгээ амьддаг байсан. Тэгээ яг нэг хажуу талын орон дээр бастан амар чимээгүй шаа. Гээс ингээ харж мараа шаад унд чинь үгүй гэдэг нь яг хөрх хөрхөрхийн сонсонгуудад аа за за одоо болно. Тааширж <laughs> амшираа шаа та нарыг <clears throat> хөрхирэлтэн тааруулж яг яг тэр яг тэр дуунд нь ингэж халахалж юм юм хийдэг байх шиг. <laughs> Шүн шиг яг шүн гэртээ ингэ орж ирж мэрж захтай би аав яг хөрхилтэн дээр таруулж яг скүртгээ тайж гэж хамаг шуугантай юм гэж байна. Яг ч юм уу. <laughs> Яг дууралтан дээр нь хамаг юм яг гэж. Нинж ашиг шаасан шүү. Яг шүн гэртээ орж ирэхэд тэр гэрийн яг энэ шал мал бүр лалрын дуу орчдөг те. Түлхөр мүлхөр үнээр чанга шаадаг те. Өдөр бол хизэж тийгдэг дээ. Яг шүн нэг цөх гэж. Тэр чинь яг харьцангуй байхгүй те. Өдөр бол ингээл янз бүрийн э, чимээ. Өөр дуунууд яг. Тэг өөр чимээнүүд байгаа болохоор. Шүн болохоор <laughs> те. Ста гэж бод. Тэг шүн нэг шин гэж пицта гэж бод. Амар чимээгөө явах гэж байгаа нэг нэг аяг маяг унгаа бүлтэнэтэй. Шаша гэж пицта гэж. Тэр нэг Уилл Смитийн зураг байдаг үстэй шинээр явж байгаа юм гэсэн чинь ийм нүд нүдтэй. Тэр үнэ нэттэй байсан. Тий. Бас нэг нэг зураг өгдөөш нэг скудерд ингээ унтж байгаа байхгүй тэгснэ. Бид ингээ аим сэрснэ. Юу бэйлууга текст хайртай хүнлөөгөө текст мессеж хийх мартсан байлаа гэснэ. Гэт буцаа онсноо. Өө нэрэ би ч хайргүй хайртай хүн байхгүй гэдэг саналаа болож. Гэтэ би саяныхаа яг монголоор хэлсэн ч үнэ явцгүй ш ажиллаа та. Айлтэр үнэ нэттэй байдаг ш. No bay shit. Bay лалрын үг тий яг нэг Б мэй гэсэн стандар яхалаар дургуур шээ. <laughs> Монголд Б гэдэг юм уу? Тэгнэ. Тийм үү. Маягтай юм уу те? Одоо энэ turning point гэдэг нэг юу штэ монголчууд нэг ордон штэ. Текен дээр суудсан зэрэг. Тий. Э, Монголоор ярьдаг юм би бараг мэдэхгүй штэ. Зүгээр юу аа гэхэлэр юу аа нэдэг. Бүгд хоорондоо англиар шин. А тийм үү. I was like I was like э, нөхдөд Монголд нэг тийм тэгж тэрэндээ амар өөртөө амар Кул гой харж ингэж бодож ирэх гой үсэн шаацсан тэнэг санагдан дээ юмстай. Тийм шүү дээ. Гой Монгол хилээ гой үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм тэнийг нь боддог байна гэх. Тэд нар бол яг нэг хоёр юмны нэг нь л байгаа те. Зүгээр нэг бол <clears throat> нэг бол зүгээр амар угийн одоо тэгэж англиараа илүү сайн ярьдаг ч юм уу те. Тэгтээ нэг хүмүүсийн юу гэж боддгийг нэг тоодгүй. Тим ч хүмүүс бас байгаа л бах л та. Зүгээр э, эсвэл нэг бол зүгээр яг хүмүүст яг сонсогдох гэж л итгэдэг. Олны донд яг яриаш баг дийлэх <laughs> баг дийлэх нь наадах нь ахаа хоёр дахь нь шүү. Юу яах вэ? Гэтэ заримдаа Монголоор нэг яг хэлэх гээд байгаа юм хэлэхлэр нэг эвгүй яд нь шүү. Мэдгүй. Одоо аавда би хийжээч монголоор хайртай шүү гэж хэлж чадахгүй л бохгүй. Гисэн ирнэ яасан хөтөн сэтгэлтэй юм. Гисэн ирнэ яг хэрвээ битээр Америкт өгсөн бол би зүгээр love you гэж хэлэхэд нэг асуудалгүй шүү дээ. Love you dad. Аа тий манай аав зүгээр англид дээсэн бол би тэгж хэлэхгүй л надад үнэхээр амнаас ингээд нэг унахтай яг монголоор яг аа хайртай шүү гэдэг нэг л эвлэхгүй байна уу тий. Зүр би аавд нэг удаа хэлэх гэж оролцсон те. Хайртай шүү гэж өөдөө залгаснаа яасан гэж. <laughs> Яасан асуудал орсон юм өөрөө гэж. Амар их тийм салгаас сандраа сандраа шагаад тэнгүүт нь би заа шааш зүгээр залгасан юм аа гэж. Яг ээж тэлдэлтэй. Тэгэхээр яасан мөнгө хэрэгтэй л тэлдэлтэй. <laughs> Сайн. Тэргүй би хаяа хэлж болно шүү дээ. Ингээ яг тэгтээ мөнгө олчихгүй гэж. <laughs> Гайс мөнгөний сэтгүүр орсон шүү дээ. Тэгээ яг манид болохоор бас жоохон баруун цэцэн л ахал та тий. Яг зарим багасаа координатор хэмээн үзэл тий. Зарим юм яг шууд англи хэл дээр нь шууд ойлгоол монгол руугаа хөрвүүлж ойлгохгүй тий. Тэг тэг тэгээд яг тэр одоо англиар ярьж байгаа хүмүүс яг тийм болохоор яг одоо англиараа барыг илүү өөрийгөө илэрхийлээ сурцсан ч юм уу тий. Тийм байж магадгүй. Нэг бол Уга эсвэл аль аль нь ч хөөж магадгүй зөв англиараа яг өөрийгөө ойлголоо сурцсан. Гэтэ бас хүмүүсээ яаж удаас яг гайхуулаач шахаад. I was like да яг Америк акцентээр ярьж байгаа шахаад Америк нэг тэнэг өгтөд байд штэ. Тий. Одоо тэгтээ яг British accent-ийг эсвэл моднор болгоо. Жохон British-ээр хичээлж байгаа те. Гэхдээ тиймэр яг нэг British accent-ээр ярьдаг нэг Монгол залуучууд энэрэд штэ нэг нэг те Англид нэг хэдэн жил угаасаа би Англид байсан. Британд э, байсан. Яа гэхдээ Америкт байсан гэдэг одоо нэг нэг тийм сонирн биш болцсон байгаа бохоо те. Өргөн болгож нэг Англи гингүүт арай жоохон томрох шүү. Англи те. British э, accent арай ядгууртан. <laughs> Арай томрох гэж шагаад. Нэг яг нэг хаа нэл нэг гадаад нэг basement-д би ингэ байжсан байхгүй. Тэгсэн чинь нэг юм <coughs> хаанах ч үлээ Австрали гэлөө нэг эмэгтэй орж ирсэн байхгүй. Тэгээ орж ирсэн чинь шууд ингээл нэг нэг залуутай ингээл юм яриадсэн. Тэгсэн чинь нэг ингээ залуугийнх нь акцент нь бүр үнэн амар бритиш шагаад цохгүй. Тэг би гараа харсан ч зэрэг монгол залуу амар бритиш гэтээ жоохон бүр нэг нэг амар хичээгээ шагаа бүр яг <laughs> яг цэвэр сонсогдох гэж амар хичээгээд байгаа юм бүр мэд. Тэгэхэр жоохон эвгүй юм лээс. <laughs> те. За шааша. Тэгээ мен залуу яг тэрийг яг өөрөө шааша гэж мэдэрдэг байх те. Зүр амар кул те. Гоё шааж нэг олон жилийн дараа нэг өдөр те. Банталт нь яг олон жилийн дараа ирээш байгаа өөртөө. Тэг яг тэр одоо нөгөө яг ярьж байгаа хүндээ бас тэгж те. Би бас ийм British ярьдаг шүү гэж бас танигдах гэж тэгж ярьдаг ч магадгүй те. Тийм шүү дээ. Би их чадна шүү. Би та нарын төвшөнд харилцсан. <laughs> Зүгээр Марко Поло тэр амар сайхан ах шиг шаах хэрэгтэй те. My brother horse юу гэдэг лээ тэр. Бүгд ч мартчих. Гэтэ баг тэрүүгээр тэрэн чанад борог улан гоё байд шүү дээ. Бас яг нэг Монгол яг те. Орсууд гоё акценттэй шээдэг те. Англиэр ярихлээр. Yeah, mother Russia. <laughs> Mother Russia. I have гэж. Yeah. I think. <laughs> I think. Do you want to drink vodka? Drink. vodka. I have I have no vodka, man. Stan redi sen cino. Ile? Kirov reporting. <laughs> Rajo. Ty. Conscript ile? Conscript conscript complete. My mother Russia. цэрэг гэж нэг 100-гийн цэрэг үнэн яа. 100-гийн цэрэг шээ. For Mother Russia. Нэг юу? Нэг консерв лаз лаз лаз акат байдаг лөө тэр чинь хамгийн баг хамгийн суг юм шүү дээ. Хамгийн суг. Нохоогч дийлдэггүй шээсэн. <laughs> Нохооч чанга. Нохоо цэргүүдийг алаа шаа. Зүгээр нэг агарлуу бууддаг нэг орсон юу байд штэ дэше боддог нэг Оросын зэрэг базогтой зэрэг тэр чинь хамгийн суух нөхгүй. Зүр агаарлуулсан. Яг газар дээрээ тэр нөгөө нэг лаза аката бичсэн чинь эдэлдэг байхгүй. Тэрийг. Тэр чинь нөгөө юу баг нэг тааны болонгод баг баг 20 30 тэн зэрүүдийг алдаг та зүгээр мангар болдог. Өөртөө нугасаа яг ойр ойрхоноос буудаг. Ойртоос нөм зүгээр мангар худаа алаад идэх шатсар. Зүгээр нэг радиус цэвэрлэгээ хийж байгаа ч гэдэг. гэж. Гэтэ рагас амар өргөн баг бүгд амар юу болцсон те. Ер нь жоохон э, ижил төвшөнтэй. Яг ямар ч орноор сайн тоглосон амар шахах гэдэг яг нэг яг Америкийн талаар хөгжиж байгаа хайртаг олонгод Оросын төв гарч ирж байна. Зөв шат. Одоо жиггэл лаа нэстам мөн ааш. Яг бүгд яг Тэнгүүдээ шууд мөнгө хийж мөнгө шат. Яг яг нэг таньяга таньяга нөө нэг клон руу хийж мөнгө. Орсон пистэн яг олуулаа нөгөө бүгд баг болоогүй тоглож яхад амар чимэг бол шаачдаг байхгүй. Амар дуу шуутай те банда банда гэжсэн яг нэг Орос төмөн болоо шангу чимэг болоо шаа. Тэгээ. <laughs> Гэс юм барих гэж байгаа те. Нэг санаалаа шагаад. Тэгээ олуулаа ингэ тоглож байгаад нэг полиос бүр үнэн новшин шаачдаг <laughs> та. Уур шаа. Найзлага боли юм лээ. Энэ удаа амар муухай шажсан бас та нэг рат хөгждөг хөгждөг вард тоглож байсан аахгүй. Гэсэн аа болоог бахт над руу дайрцсан чи би зүр босч ирэх хүмүүс найзг нуруулаа бүр амар хөшөө зогчихсон тий. Тэгсэн хүүхдүүд яа амар жоохон шоолж амар хэцүү шатсан. Наа амар надаа амар уур нурсах хүмүүсүүд уур мурж хэцүү шатсан. Яашаа зүгээр тоглож болдгүй шатсан мац ингээ бүр тэгсэн чи би амар миний зүв юм шиг угаас энэ ч өөрө болоог байхад над руугаас дайрсан байгаа байхгүй мөхгүй гэж амар тэрийг тайлбарлаа. Наа ч үшөө ууранд дүүмүүгээ зоддог байсан мэт гэж. Тэгэхээр микен дээр зөвхөн нэг л хөдөлгөөнөөр зодж бодгоод уур уурлангууд те тэмцэн дээр наа ч болдгүй юм. Дүүмүүгээ хожиж болдгоо шатсан наа зүгээр. Муухай шатдаг хэвчээ. Би бүр Жохон байхдаа 5 дугаар анги нэг анх нөө Югио гардаг гэсэн шүү дээ. Югио картаар хөгтөд тоглол. Би яг тэр үед Япон явсан байхгүй. Япон анх явал яг анхныхаа Югио картыг авч онготой ингээ жохон дүр мөрмийн жохон сурцсан англиар жохон уншиж ойлгож байлаа. Тэнгүүтээ Монголд ирэнгүүтээ дөрөн мөрмийн яг тайлбарлахдаа дандаа өөртөө ашигтайгаар тайлбарлаа шага. <laughs> Оо эн чин бүр чамаас ийм юм олон юм хасагдах юм биш үү? Тийм юм юм уу гэдэг. Надад тоглосон болгон зөвөрлөг дөрмөөрөө хожигдоод байдаг шээ. Машин тий хожиж олдгоо шээс. Нэг манай бас 10 жилд нэг оюут гэдэг нэг зал байсан хөө. Зүгээр хам тоглохгүй л очиж сүлжээ сүлжээ салгаж яаждаг. Сүлжээ салгадаг. Сүлжээ салгацдаг. Тэгээ сүлжээ салгаж байгаа бол бүх тоглоом орно гарчиж байгаа юм чинь. Зүгээр мань залуутай тоглохгүй бол тэгэл болохгүй те. Юуны зөөр интернетийн сервер рүү. Өө лан. Аа. Билсэн нэг PC-ийн тоглож байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт л өгшөө манайд яг ингээ болчлаа штэ гэж. Дарангуул дарангуул ингээд мань нэгөр өөрөө очив. Маа салгаж очив чимээгөө. Тэгээ дэрийг мангаар сурцсан идэг хөп байж. Тэгэл бид нар гараа шааж гоо яач ваа гээл оюутар мохороо шаа. <laughs> Яг яг өөрөө тэгээ бас хамт нилэн байна. Аа за та нар тэгээ болцсон юм болцсон юм. Яг тоглолтын хамгийн чухал үедээ шаадаг. Аа. Маа гэж би тоглохгүй та нар ч гэсэн тоглохгүй шүү. Ста. Тоглоом дэр нэрээ яг тэгж бойлдуулж бойлдуулах нэг тийм шодраг ус юм шахар бүр уур үрд. Яач ингэж чадваа гэж. Нэг удаа яг радер ерөөс агаараар дайрахгүй гэж тохирсон байхгүй юу? Барьныхаа нэг бэнттэй. Хоёул агарын юм яахгүй шүү. Би баахан призм танк ч нэ дэше бууддаг шүү дээ. Баахан призм танкаар бүр хамаг хөрөнгө оролттой призм танкнд ороолаа. Бараг нэг 40 50 призм танк шатсан Тэг дайруулжсэн чинь нөө нэг харл ингээ харлуулад ингээ нууцдаг гэсэн. Тэрэн дундаас бүр мангар олон эздэг цэргүүд гарч ирснээр бүр лаагаад би бүр уурлаа шаа гэсэн. Тэр тэр банд ер намайг ер нь овшин боовддаг гэсэн байна. Чи бол алтан улс. Би бол Монгол улс хэтэрч гэж. Алтан улс ч гоё ихгүй. Алтан улс хэтэрч. Тэр нь яг нэг хятад л байсан байх шээ. Хүмүүс ихтэй бизнесэнд амар уурлагтай зүр. Оронгоцор нийл уур уур амар хэрүүл хөрүүлж яаж идэг те. Би зөв нэг тоглож ирсэн нэг жоохон нэг өстө ингээд контр тоглож байгаа байхгүй. Гэсч нэг подод тоглож байгаа. Тэгээд цайруулагч хэдэж штт. Цайруулагч хэдсэн чинь нэг жоохон байж зүр харж ирсэн хөхт. Юу подод цайруулагч цайруулагч нь дүүлчлэхгүй штт гэдгсэн чинь стам ч юу гэдэг юм шууд урдаас нь хараагаад гэлдэг шээс зөр өөрийг нь буруу мурууг нь ингээ хилцэн чи зүр нь айн уурлаа шиг Ааса би та бас тоглоом тоглож байгаа нэг бүр уурлаад keyboard keyboardоо цогч өгөө. Би нэг юм сандалныхаа хөлийн зөөр хугалж ирсэн. <laughs> Амар тэнэг шатсан байна. Дараа нь тэгээд яг уур гарсны гадаар харамсаа шатчих. Юу хийчих вэ гэдэг. 10 жил чсэн ядаргаатай жил зүгээр нэг перши бүтээж үзүү байна уу? Яг завсралгаанаа. Ман ч тэгээд өвлөн болохоор тэгэл дандаа дандаа нуугдчихэж. <laughs> Яг тэгэл эсвэл яасан анги хүмүүсийн юм шиг авч гэжтэй юм шиг те. би ингээд нэг ор сургуульд сурдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд ор сургууль сурж агаад амар манай сургуулгач амар илич чаддаг гэсэн байхгүй бүгдрээ. Нэг хүн нэг хүн хоол осмол тэр хүн хоол өөрөө л иддэг амар гоё шатдаг гэсэн. Тэгээд байж байгаа нэг 10 10 дугаар ангитаа нэг Монгол сургуульд ороод Бас тэгэл яг нэг элит жоо элит жагаас орцсон. Тэгэл амир элитээрээ байжсэн чинь ингээл гуанз манзанд ороод хоол идсэн чинь юм сэрэтэй вэстэ нэр амир явдаг гэсэн хэрэг зүгээр. Гуанзанд оргоотой зүгээр сэрээ өрөө явж идэг. Тэгэл хоол ингээл амир идчихвэдэ шаажангу тажинаас орж ирэл иддэг. Тэгэл эхэндээ тэрэнд амир тохирохгүй тэгээ ууралж муурлал хүмүүстэ зодтолтно модтолтно гэлдэг тэгээс. Сүүлд амир бас өөрөө сэрэмэр шаадаг болсон. Тэгээ бас нэг ийм стандарт гэсэн хэрэг нэг ганц 200 300 400 төгрөг өччих гэж шааждаг. Тэгэл яг хөөхт хүүхдэдээс нэг 100 мон төгрөг цуглуулж байгаа л нэг амар хоол машаад. Тэрүүгээрээ бүгд 3 4 жил сурт сураашаа зүгээр ингээд. Бүр ээж аваасаа мөнгө авах байлцтэй шууд. Сүйдээ бүр алдартай шиг мөнгө цуглуулж шаад. Хөөх ёстой юм шигтэй ингээд хоол авангуудаа за хариулт мариулт. Тэгээ шууд нэг аваач баг өгч мөгдөг болж шаад. Тэгээ Оо тэр чин бүр зүйлдээ даварсан. Өөгшөө шаацсан. Хизүү шаад гэсэн. Бэрхгээ ижих доороос нь вистаас идэ шаацдаг. Аа шаацсан. Нэг амт доороос нь гарч ирсэн. Тэг авиг бол хоол ижихд ингээ сэрээ цохилцаал бас хизүүштэй ингээл хөө хөө зааш. Байлаа шаа. Яг тэр бол амар лалрын байж та. Чичгэн төсөн мөнгөн дээр алдсаж байгаа шигтэй гэж шаацсан. Сэрээтэй шаацтай. Манаас 10 жил нэг нэг 10 20 төгрөг цуглуулсаар байгаа нэг <laughs> шоод ичдэг хүмүүс арай нэг болгоноос жоохон мөнгө аваа шүү. Нэг өгөхгүй болгонгууд чипстэй хог юмстай хамстай өө амандаа өглөө цаашаа явж байгаа. Үн тэр сэтгэл даймар те. Сэвтний үлдэж чадчихсан ч. За цэцгээ. Тэгээ өгч мөхгүй байнгут тэгээ пистаны бүр арай муугаа шатдаг. Чи найз л юмд өгчих. Шаа те. Занаа шаацдаг өс те. Тэр амуул найз юм бол гэдэг сайд зүгээр те. Чи амар хог юмстай хамстай амандаа өглөө шээ. Хэцүү байдалд орлоо шээ. Хүнийг яг нэг тийм жоо навшин юм хийцэн юм шиг болохгүй шээ. <laughs> Энэ наад нэг 10 24 гэдэг. Яаж ч 10 24 чинь их мөнгө шүү дээ. Жоо 24 цуглуулсаар нэг 24 цуглуулсаар нөгөөд нь 204 болоо бишгийг шатж байгаа. Хоёр бишгийг шатж байгаа. Зүгээр л онцгүйстэй шээ. тэр үедээ тэгээд амар амар маркет маркеттай шааж байгаа шүү дээ. Ингээл гэр ээж авахын мөнгөө ерөөс үүрэхгүй те. Амар хоос ирэнгүүт хоол бол идэл цадцсан шаадаг. Цадцсан царай мэрэтэй шаагаад өөр. Тэгээд мөнгөө хоол бол идэхэр гоё шаадагтай ялж. Зүгээр цаанаас те. Гэхдээ яг хуу тийм станаар жоох нэг найз нөхдгүүл үлтгэл ахалтаа. Арх ухлаар зодуулчихдаг шээ. Эсвэл яг бөөнийх би л амир яадаг хэвчээ дааж маалдаг хүстээгээр амир дээрлэдэг хэвчээ амир хараач маргаа шага. Стаа миний юм хиймиг шага. Э, дарга нь болоо шааш тийм шүү. Тийм жоо дээрлэдэг болоо шаачдаг хэвчээ. Нэг хүнээр даалгуулж малгуулал ингээл нэг жоох ингээл гураа мөрөө үедээ шахараас амир би ч нь болсон санагддаг те ингээл. Нөгөө тийм амир захираш байгаа те. Үртөө болоо шаачдаг те. Хасгаруугаа өөрөөр хандаа шага. Нэг жоох дарангуул юм бол байдаг те. Гэхдээ баг би чамд юм авах зэмч одоо яа. Тэр чи яалч үнэжтэй ингээл найздаа мөнгө зүн ингээл зээлсэн чинь тэгэл тэрийг нуусаа өгөхгүй мөхгүй ч юм те. Тийм юмнаас олж ингэж усна нөхөрлөлт бас аашиг. Хүний харилцаа жоохон новшин болчтой те. Дараа нь жоохон итгэж мэтгэхгүй. Мөнгө мөнгө өгчөд тэгээд эргүүлж өгнө гэж авдаг байхгүй те. Үгүй чи одоо би би мань чинь маргааш өгч штэ тэр гэж уурж муурлаашаа Тэгээ миний буруу олж малаа шага тий. Үг үг үг үний буруу. За мөгшөн. Чи ихтгэлтэл гэж юм байна штэ тэр гэж мэгшээ. Маргааш нь маргааш нь тэгээд яасан бай маасан бай гэдсэн чи аа тэг хөшөө мөгшөө. Эхэндээ жоохон тэгэж тайтгар болж матгар болоо шага тий. Тэгэж өгснөө дараа нь тэгээд бүр ингээд залгаад мөнгө авахгүйд бас миний буруу болоо шавчтай байсан. Яаж шиг залгав. Тэгээд ийм байдалд орчлоо штэ тэр гэж. Бараг миний буруу болоо шага. Тэгээд яг тийм үг өгд юм билээ. Найзтай найзтай мөнгө зээлэх юм бол найз мөнгө хоёр аль альны нь алдсанд тооцсон шээ. Тэгээ зүгээр л өгцөн дээр юм шиг байна тий. Зүгээр одоо өгч тий. Тий эргүүлж яахгүй зүгээр мань чамд өгч байгаа шүү гэл өгч хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгвэл яг нэг өгөө аваад тэгээд нэг шууд тарилцаан жоохон сони юм ороо шүү. Сэтгэл дээр нэг юу л дээ. Энийг бас нэг 10 жил нэг чихэр мөхрий жоо долооч төгс нөхдөд их. Нэг тийм залуучууд байдаг. Долоогоо шагаад. Би бол яг зүр гууч нэг хацдаг байсан бас. Тэрэн дээр л үгс. Долоод үгс дээр үгс ойлгодог байсан. Зүр нэг охин бэрхийдсэн очиод долооч. Нөх нь харж ирсэн юм байна. Миний модон чир нэг өстө зүр. Миний долооч ихсэн аа. Аяг жавсан зүр бүхлээр ингээ хазаад ингээ зүр иши надаа буцаа өгдөг ч. Өстөч. Нэгсэн энийг шиг өөр юмний эднэр идэш байгаа. Лаларч. Тэгсээ дээрэс нь миний юм юм хулгайлаачсан мө хулгаач та. Та хоёр угаас мэдчихэж байгаа зү. Тий нөгөө нууц нууц гэстэй баясаа. Симж өгсөн юм шүттэй. Симж өгсөн юм шүттэй. Симо а тэр чин манай өөр амра гэдэг найзын юм шас. Тэр би заримдаа зүгээр үнэхээр дургу ургсан бизтэйгээ зүгээр ундаа мундаа яг нэхэх болоогүй яг ингээд булангаас харж марчаад яг ундаагаа нэг уугаад яг нэг балга үлдээд шүү дээ. Тэрэн дээр аль бүр шүлсэ гэж шаш тэгс. <laughs> Нөгөө бизтэй бүр мэдсэн юм шиг үрж ирэл мандалтаа гэж. <laughs> Мэгш. Энийг чамд хадгалж ийлээ. Мангар баясалтай өгч өгөө шүү дээ. Ста. Баг ахтай юм жоохон яг хөө нэг жоохон өлөө хөвгдөд байдаг гэсэн шүү дээ. Яг тийм өлөө хөвгдөдийг бас ингээ буруутгах болохгүй л дээ тий. Цанаас гэр бүлмөл нь тэгэл гэхдээ яг манай дээр мөрдөг гэсэн тий. Яг ингээ уур дөрүүлээ ингээ байж энэ яг фракцаараа Тэнгүүд бас нэг дунд нь нэг бистаа ингээ шигдэх гээш. Нэг үлэн бистаас хамт явж гэрт нь орж PC мисс тоглох гээш. Тэгээ яг бүгд тэр уулын яг тэр найз захруу явах. Яг тэр нэг үлэн баг ирсэн чинь яг за хэдүүлээ хэдүүлээ тэр байрны болонд уулж зөө. Гэтэ олбохонтой хари. Тэр гэж. За за хари дөө мөрөдөө тэр гэж. Тэгснэ яг амар бүгдээрээ тал тал тийш ингэж бутарж явж явж таа. Нөгөө байрныхаа бууланд очсон чи нөгөө хөлөн банд дагаад ирсэн. Та нар эдийн үйдж байгаа өтер гэсэн. Бүр өн навши үлэн шатсан бүр. Чи ойлгохгүй байгаа мүү гэсэн. Зүгээр шүүд хилчмээр санагдаж байгаа тий. Биш тэгээд хоорондоо англиар ярьж байран бүсэлтэ мэддэг болчихсон шүү дээ. За мэн та нарыг ойлгож гин үү? Та намайг жигчлээ байгаа шүү дээ. <laughs> Гэж гэж авсан. Саналаараа тэг явцдаг хүмүүс байна аа. Зүйлүүд манай найзууд бас охин э, охинтой уулзах бол эвгүй мөр шүү дээ. Аав дуудаад байна. Нэг нэгээ машин авч хүлээж идэм байд энэ. Юу байж нэ. За бэлгүүний явцч байна. Явлаа гэж. Хайшийн тоо ихнэр нөхөр юм уу гэдэг юм бодлоо. Угаасаа тэгээд хүн дутчихж байгаа үстэй гэж. Тэгээд яваач тэгээд. Гэтэ яг охинтой уулзч морж уулч бас өөр. Бас өөр байна. Бас өөр бас ойлгож болно те. За за явах те л чадчих. Угаасаа тэгэл те. Эрт үж тэгэл шахал эрэхтэй шүү дээ энэ нэг л хатуутай найз нар байдаг те. Зүгээр нэг э, зүгээр нэг нэгэ яагаад чи зүгээр гуруулаа уулзаа нэг нэг газар уулзнаа хэнийг дуучиж нөгөөдгөө мартааш яз те. Тэгвэл зүгээр бөө ууршаад те. Та нар гоё найзуудаараа уулзж байгаа юм те байхгүй яг бест үдэрээ бест үдэрээ бидний нэг мөн дургу бестаа байдаг шээ тэр их ч угаасаа гэтээ албаар угаасаа жийдэг байсан л да тэгсэн чи өөрийг найз гэж ойлгоо ууралж муурлаа шагаа тэ яа мөн л олон юм та нар дууданд байхгүй ма тэ баян усан усан шагатай өчийн нэр уцаа ганц удаа авчихгүй ма тэ нэг удаа уцаа авсан бүр ингэсэн оо ашгүй дээ уцаа авч юм авч юм аа тэгж байна. Найз зөхөн юм байна шүү дээ. Юу найз зөхөн байсан ч ер нь тэгсэх шүү дээ шүү дээ. Гэтэ бүр тэр арай хитэрсэн. Зүгээр яг манидыг яг найзууд нь ингэж удсан юм шиг байна. Гэж яах вэ? Юу манид ч юм хамгийн сайн найз нэг жодч модоо шага. Манид нэг өөрийг нь бүр новшин жийсэн шүү дээ. Бүр яг өөрт нь хэлээд чамтай найзалмааргүй байна гэх бүр. Тэгэхэд бүр аяр баярлсан шүү дээ. <laughs> Яаж яж зүгээр нэг тэнэг өстөө шүү зүгээр биднээс зүгээр надаас юм хулгайч мулгаалаа шагаа тэг гэж чи. Баян мөнгө орлуулаад зүгээр лалар юм сташ тэгснэ дээрээс нь баг дээрлэгч мэрлэгэд. Э, бид нар юм хэлийг гэхээр айж байгаа зодтолдог өстө болохоор яаж чадахгүй шүү. Хүчээр найзлаа шээ. Найзлаа. Яг тоглонгот ер нь бүгдийн зод нэг яг нэгний эсрэг нэг бол бүгдийн баг зодчихор тэ. Яг тий бизнесээр гэсэн нэг согтглоор жоохон зодчихдаг хөтэ тасаргууд нь зодоо бодгоо шээ. Жоохон соларсан үед. Тий соларсан үед л шаахгүй дийлэхгүй шүү дээ. Тэрээс даг яг цодсорд зодох юм бол дараа нь 10 март нуур аим шалгал байх тий. Ялангуяа бэлгээ өвтөр яг <laughs> сансар 13-ийнх нь бол тэг хамт дэдгсэн. Тэрсний тийм байсан шүүх шаг. Гэтэ сургамж болсон л да. Аашаас тэ нэг тэгдэхтэй миний экс бол сургамж байсан. Аа тэг чиг ш. Юу сураа сурсан юм таашсан. Гэтэ зарим охтууд ингээ нэг нэг экс мексигээ нэг жоохон доромжлохоор нэг муухай байдаг те амар нэг нэг тийм Ким Кардашины инээж байгаа зураг мөргийг тавьснаа. When you see your ex's new girlfriend. Аа нэг тийм нэг новшин би чи юмнууд хийгээ шаад нэг кичи шиг юм тааш. Тийм шүү. Гэтэ яг үндэ үл бодж л байгаа штэ. UFC нэг энэ нэг өөр өхөнтэй ингээ үлэхэд ийм хаппи юм те гэж бодож байна. Яг ясам дээр шар нөдлө өөх гэж шаарэ те. Жогон нэг тийм шар л байгаа те. Тий. Тэр хамаагүй юм бол ямар чамаг болцгоо штэ. Тий. Тэр шарыг л харин болиулахгүй ч баг тийм зураг тавьсан юм шүү. Хүмүүс үзэнгот уурлахгүй харин зүгээр ингэж инээж баярлж чоолох хэрэгтэй мэт тэгдэг. Зүгээр хамаагүй бол ерөөсөө л тэр ямар ч хамаарлаггүй шахахгүй те. Тэгэхгүй тийм зүгээр тэр юмыг зүгээр мэдгчгүй те тоохчгүй л. Тийм ер нь харсан ч гэсэн уу заас гэж явж байгаа шүү те. Одоо нэг ямар маань. Яг тэрэнд ингээс барай тэрийг харж ингэж амар реакц реакц өгөөд те. Тэгэхэр ч яг өөрөө амар санаа тавиад байгаа гэсэн үг шүү те. Тийм шүү те. Барай careless аа. Зүр үнэхээр октодын ямар ганц айдаг юм тийм бах те. Өөрөөс нь үнээр бүх талаар нь илүү охинтой явж байл яг октод яах бол. Шээс нь гоочно гэж ярьдэн шүү дээ. Имхтэй үнийг те. Шээс гоочтол натархуул натархал нэг. Тэн сонсож ирсэн үү? Эмхтэн хүмүүс атархлаа. Яа яа нэ шээс гоожлаа можлаа гэдэг чинь. Тийм үү. Би гайхаж яа та нарын яах лэр яах лэр гэдэг. Одоо ингээ би найзхантай явж байхад нэг охины ингээ зэрэг өмнө жоохон орцсон байвал тэр их атарч гэсэн юм шиг. <laughs> Эсвэл зэрлэн байш яах. <laughs> Тийм амар нордог шаастай. Сад тавьж нордог шаа ална гэж. Тэгээ би ер нь яг жоон бахтад гэж үзсэн. Эмэгтэй хүнтэй явахлаар зүгээр сад шаадаг гэж боддог шээ. Сквер тэгээд. Тэг сквер тэгээд. Гэтэ сквер дэд юм шиг л шүү дээ. Сквер дэдэг хүмүүс байдаг гэсэн. Гэтэ би яхад мэдхгүй зүгээр нэг охиныг амар бүр яг үзье гэж удаа зүгээр л машин цэн. Машин зүгээр сквер дэдэг шээ. Гэснэ чи тавих болоог юм уу гэж яриад би тавьдгүй юм шийдтэй үздэг. Үгүй чи тавиаг юм биш үү гэсэн. Хүү шич чи мэддэг юм уу? <laughs> Тэр мэддэг өстэй шүү дээ. Октод Октод сайн шүү. Ойлгомжгүй хүмүүс гэж байна. Яа тэгэл. Тэг ойлгодог байл. А юу юу гэсэн байлаа нэг бестселлер ном байс те. Октод эмгтээчүүдийн тухай ирчүүдийн мэдлэг э, зүгээр ном байдаг шээ. Эмгтээчүүд талаар эргэжтэйчүүд юу мэддэг вэ? Юу мэддэг вэ? Зүгээр авсан чинь зүгээр хоосон цаас байдаг шээ. Бараг 100 хүнтэй <laughs> зүгээр цааш шээ амар маркетинг шатсан ном байгаа хөх те. Тий. Юу ч хийхгүй зүгээр л нэг амар хатсыг л мөнгө олж хүмүүс аваашаага те. Тий. Нэг залуу тавьч юу гэж мөгөө шаа те. Мэ сайн мэдээ судлаарай үзээрэй үзээрэй уншаарай уншаарай. Тэгээ эргэжтэйчүүдийг ч гэсэн октод нэг сайн мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд бол. Гэтэ яг мэддэг л ахalta сул талууд тэнэгш байхгүй. Мэдээ эргэжтэй хүн чинь бас арай л өөр арай өөр аратан. Механизм нь өөр юм чинь ээ. Тэр бодож явдаг юм жоохон өөр өдөх. Тэ яг одоо юмд одоо бодож бодох яг тэр нэг юу зам нэх юм уу те. Одоо бодож байгаа тэр яг одоо ямар яаж бодоод байгаа нь өөр эмгтэн хүний одоо нэг эмгтээчтэй ч арай нэг сэтгэл хөдлөлийн талаасаа ханддаг. Одоо нэг юмыг юу хэлсэн биш яг юмыг яаж хэлснээр нь жоохон дүгндэг ч гэдэм те. Эмгтээчд болохоор яг илүү жоохон шууд одоо утгаар нь ойлгодог ч Тий, ер нь тийм л дээ. Тийм шиг л. Яг чухал фактуудыг л бид нэр одоо юу гэдэг нэг ингээд их тулгаа орчлоо гэхэд хамгийн түрүүнд чухал фактыг бодож хэрэгтэй. За юу юу авчиж те? Мөр байна уу те? Яаж манад ороод ирсэн бэл? Тэг чи эмгхтэн зүгээр л манад хулгай орсон байна те. Ерөөсөл тэр нь айгуу чухал жоох те. Хулгай ороод ирсэн байна штэ гэд. Чи эрэгтэй хүн бол хамгийн түрүүнд арга хэмжээ яаж авах уу, яах уу, ийх үү гэдгээ бодож байгаа юм. Зарим зарим эмгхтэчүүд бүр ингээд та нар зөв эмгхтэн хүмүүстэй ер нь хэрэг хэрэлдэж ирсэн бэ? Хэрэлдэхэд л хэрэлдэж. Би яг нэг үйл ихчтэйгээ өссөн л дөө. Яг битээр үе. Яг э, намаа бодвол төрүүлээ жоох өссөн. Э, яг нэг 5-аас 7 дугаар анги хүртэл надаас өндөр байсан л та. Нилээ толгоо өндөр. Оосаа эмэгтэй чи дөрөв. Намайг яаж зах тэгээд өөрийнх нь хоч нь маник. Аа. Маник. Шаш. Муухай очив. <laughs> Царай зүсний би хааны хувьд гайгүй. Гэхдээ зүгээр яалчгүй бэк байхгүй юу? Аха. Шүрмэстэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээ намайг бол баруун салгыг зодчтой ус зүгээр зүгээр зодохгүй шүү. Шанаа манаа шаадаг гараа хатгаж байгаа зоддог. UFC шатдаг. <laughs> Яг UFC. Би зүр идэлдэг байсан л дээ. 2 жилийн дараа яг 7 дугаар ангиас шүү дээ. Зүгээр идэлдэг байсан <laughs> шүү. Мангастан гаш. <laughs> Багасаа зодтолцсон бол тэр чинь хэмхтэн үгс нэг хайрлахгүй юм чи зүгээр мангастан шагаад би. Сүүлдээ ялч чинь миний бие бүрээ бүр том болоо би чи морг толгой хагас өндөртэй болоод ирэнгүүтээ зүгээр хайр руу шатж юм чи нэ. Зүгээр та хилээ шатж байгаа. Э, зүгээр ингээ тэрж үрж өөр газар авч тавьж байгаа. Зүгээр хоёр мөрнөөс нь ингээ өргөж ирсэн өөр газар авч тавьж байгаа. Зүгээр хэрэлтэд Тэгээ хэрэлдэхтэй үуч бас ядаргаатай шүү. Эмхтэй үуч амар нэг тийм хор шортой те. Нэг юм яриад ах те тэр те. Жохон одоо нэг тэр хилж байгаа тоон мон те. Нэг жохон ууртай хэлж мэлчингүүд жохон гомдчихдаг болчихгүй те. Нэг э, тийм л те. Тэгэхээр яг эмхтэй үнтэй хэрэлдэхэд үуч хоёр шин чанар гоос. Нэг нь хайртай үнтэйгээ хэрэлдүүл нэг өөр те. Тийм. Э, чи яаж ч тэр байдлыг эргүүлжлэхгүй. Нэг нь угаасаа үзэн ядалтаас олж хэрэлдэж байгаа шүү те. Компьютер гэхгүй эмхтэй эмхтэй. Тэ эсвэл нэг зүгээр өлгүүрийн ихч бэхчтэй цэвэрлэгч ихч бэхчтэй ирэлтгэлээр амар шатжтэй. Ихч ч явах зүр үеийн охин байвал бүр амар шатдаг те. Тэр чи бай. Хил амаар гэдэгтэй яг үнэхээр эмгтэй үнийг доромжлох ус хэцүү. Гэхдээ доромжлмоор үе байл байдаг л те те. Өөр ингэ тэгсүр алдаа цогж хамаа бол цогж болохгүй гэдэг дээр л байгаа байхгүй. Тийм үлээр яг амаараа дийлэхгүй бол тэгэл ерөөсөө чамд арга хэмжээ авах юу ч байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээс эмгтэй хүмүүсээ бүр яг цогж болохгүй гэдгийг нь бүр ингэ ашиглаад бүр ингэ өөдөөс цогж мөхөөд та тэр бас буруу л та тэгээд Тэ яг гоо бид нар шиг ийм сайхан хүмүүжлтэй залуус байж болж байна. Тэгэхдээ бас зүгээр шууд шаадаг те баг багт нь аав нээжин зодож моддөг байсан. Тим гэр бүлээсээ ирсэн баг бол шоо шаагаал аавна гэж байна. Сүүл нэг эмгтээчүүд гэснээс нэг нэг амар ууртай ихчнэр цаанаасаа байдаг те. Ялангуяа үлгүүр ихчнэр бол Өгийн дэмууртай. Тэгсэн амьдралыг үзье ядлаа шээ. <laughs> Би ажилтай байна те. Та нар ингээд бас миний ажлыг хүнддэг гэдэг. Яг хилч жолж тихгүй тэгэл ингээд утсан. Ажлын зүгээр ховцос байлгүй. Уурл амар уурлал тэгэл кондуктор гиснүүд бас амар тэгдэгтэй ороод ингээд зүгээр виза миса ингээд үзүүлж үзүүлэнгүүт л уурлал те. Яагаад чи баг миний унагаар үнгүй явах гэж чинь те. Чи дөрвөнгөцөө шаарддаг те. Нэг цаана нэг жоохон бодвартай яриа шээ те. Тэг явд нөө нэг мөнгө нь өгсөнгөө гээл те визэгээ хурд харуулаач маруулаач гэж байл тий. Сайн харуулаач маруулаач. Ойрлж морилш. Тий. Годом үзүүлээ шаадаг. Харин тий. Лавдл лавдл нэг удаа би автобуснд ороод зүгээр л ингээл чөвчөө оролдол ингээл мөнгөө бэлдээл ингээд зогсон чинь нэг их наваа юу юу кондуктор их чинь наваа зэрэг хөдөлгөөд тэгэхгүй юу. Тийм за за би ингээд за за хөдлөж юм да мөнгөө оролд хөдлөе гэсэн чинь би ч хүлээж авах шүү гэсэн бүр амар мангастай шаажтай байхгүй юу. Гайхаад хүш та яаж байгаа юм бэ гэсэн чинь над руу ирж ирж харангуйтай өчөөд надад хэрэлдэх нүү мэрэлдэх нүү гэл. Амар амар шаажсан шүү дээ. Ям муухай хүн бэ те. Тиймэрхүү зүгээр л ингээл хүмүүс зүг зүгээр хүмүүст ингээд муухай уур хилэн тараагаа явчихдаг шээс байна. Өөрийнхөө нэг муухай стрессийг те. Ажил нь бас стресс амар стресстэй юм чи тэгэл. Монголын бас нэг зарим багш нар бол яалтчуд ноёрхцсан те Тэгээ чи миний би ч өөр энд асуудал байхгүй те чадахгүй кредит авахгүй шүү гэж. Манай сургуулийн нэг боох гэсэн. Э, харин тийм манай сургуулийн нэг эдийн засгийн багш зүгээр сайхан самбуугууд үнэхээр дургу. Зүгээр зах дээр хүмүүсийг өвлийн хүүдэн зогсоодаг те. Хэвээ шулаач хүмүүн гэдэг. Гэхдээ бид нар тэр үнийг л үзэл бодол шүү дээ. Биднийг нэг тэгж уугч халав байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгээд бид нэгдүгээр тэр хоёрдугаар тэр зах дээр тэр хүмүүсийг гинжлээд байлгаад байгаа юм бол биш шүү дээ Тийм тэр түрээсээ өөр хажууд дүнжин гар үгээд гоё дулаахан газар байна мөнгө төлч чадвал тийшээ орл гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй заан таавал заавал та нар энд байх ёстой гэдэг тэгээ нэг гэрээ байгуулаад тэр нь зөрчих юм бол та нар зөрүүлээд мөнгө өгсөн тийм байхгүй шүү дээ тэнд. Юуны багш юм? Эдийн засгийн багш. Аа тэгээд амар тийм тийм зүгээр шулаач мулаач гэл. Үнэхээр яасын нэг их чинь э, жоохон ойлгох их чинь зүгээр зах дээр жоохон юм юм зардд юм уу яа тийм би би зүгээр ойлгоогүй тэр нэг хувийн үс сонзон байна хувийн үс сонзон манзан би тэглэр нийсэн байхгүй багшаа та ингээ багш хүн байж ич те ингэж болохгүй юм болохгүй гэсэн чинь зүгээр маргаашнаас намайг анги дээр чи заавал устай ирмэр явах нь ярьчих гэж усаа те ягаад зүгээр ангийн бүх хүүхдүүдийг устай ирмэр гэсэн ялангуяа чимийг явах нь ярьчих яаж байгаа гэсэн та нар тамхи татхын хооронд усуу усгүй бол э, лекцэн дээр суулгахгүй яг бидний хувьд тэр нь бол зөв л байна л да гэхдээ Ардсан нийгэм тийм байхгүй ч төгсөө. Зүгээр тий бүх юм амар тийм тулгсан. Тий ном дөрмөөрөө явж ш та зөвлөл зөвлөлтэй. Багш идэг чинь зөвлөх үүрэгтэй. Тэрнээс э, таанд бид нар тулгаж шаардах үүрэггүйгээ би хэрэлцсэн бохгүй. Тэгсэн чинь зүгээр намайг э, насаараа хичээл дээр зуучдаг шээдтэй. Тэг би яг гарахтаа яг нэг л үгэлсэн л дээ тий. Та яаж ийм багш болчихва? Та яг энд ингээд багш зааж байгаа нь зөв үү тий? Энэ таны дээд карьерийн лимит л юм байна те. Хамгийн дээд чинь энэ шүү <laughs> багшаа. Амьдрал чинь энэ. Тэ амьдрал чинь яг энэ дээр л тулан та энэс тийшээ гарч болохгүй юм байна те. Тийм шүү дээ. Би яг тэгж жилээ гарсан. Тэгээд намайг насаараа хичээл дээр унагсан байлээ. Тэгээд Монгол тийм багш нар айгүй олон байдаг байхгүй юу? Одоо энэ бас юу нэ? Ягаа тийм хүмүүс вэ? Энийг одоо зөв тийм социализмын үеийнхээс тэгж бас тийм нөлөө өгд юм болов. Тэр үедээ одоо тэгдэг байсан юм ингээ боож. Харин тий би яг үнэхээр дарамтлч одоо нэг тийм. Манай аав ах нар тэр сургуулийнхын захирал байсан бол би үнэхээр зөрүүлээдээ боолгуулмаар санагдаж байгаа бохоо те. Яг тухайн үедээ. Тий. Зөв захирлаар захирлаар нь загнуулаа шагаа те улам зөрмөр санагдаж яг тийм багш нар зөндөө байдаг байхгүй одоо одоо ер нь нэг интернет интернет хүмүүс ч одоо гар утсандаа ингээл камер аварт болц тиймэрхүү яг юм новшин болонгод шууд бичлэг одоо бичээд авах хэрэгтэй байхгүй бичээл Facebook дээр тавиал өөрийг нь хартлан шеэр шагаад хартлан тэнгуут ингээд бас жоохон одоо ингээл хүмүүс одоо нийгэм тэр бас өөрөө өөрийгөө жоох ингээд имчилээд байгаа юм шиг тийм муухай эсгүүдээ ингээл ягаал яг хүмүүсийн тэр юмнууд мөрдлөө сүүлийн үед нэг англи хэлээ үнэхээр хүүхдүүддээ сургамаар байвал энэ орс англи хэл хоёрын багшийг салах хэрэгтэй байхгүй нэгэ багш болсон юм уу тий англи орс англи хэлний багш гэж явж нэг хүн орсын цаана construction complete гэдэг гэж яах вэ тэр гайгүй э, browser mozer гэж ярьдаг Уу багшаа наа чин TH гэдэг. Манайд бас Орс Орс яг багш нараар browser гэж. Mozer гэж. Something гэж. Бараг л тий хэцүү зарим тийм хэцүү багш нар байдаг байхгүй. Тийш тий. Би зүгээр их сургуульд э, Америкас ирээд би Монголд их сургууль зурж байгаа байхгүй. Тэгээд яалтгүй англи ч авах хичээлүүдийн нэг шүү дээ. Яа зүгээр сууж исэн чи би зүгээр хэлсэн байхгүй. Багшаа би ингээд зөв шүүд дөнгөө гаргач болохгүй гэдгсэн чи би бас нэг багштай өнгөрж байгаа ч шиг би Америкт байсан юм байсан гэж хэлэх онцгүй шүү дээ. Би хэлсэн байхгүй. Багшаа би зүгээр англи гайгүй. Би ингээд дөнгөө гаргачихгүй гэсэн чинь үгүй чи заавалсуу. Чи тийм сайн бол ангийнхандаа нотл лидер нь бай. Тэ бусдад англи хэл э, мэдрэх литер гэж байна. Тэгэхээр үнэн шүү дээ. Гэхдээ яг үнэнлийн мэрд. Гэхдээ тэ зүгээр яг намайг эхний өдөр орж сууж бид нар үнэхээр шуугилдаадсан чи quiet quiet гэх үг юм дээ. Quiet гээд таван үсгтэй Q U U I E T гэж байгаа шүү дээ. Ингээ таван үсгнээс бүрддэг. Тэг чи өөрөө самбар дээр бичсэн үг нь дээ Q U I T quit гэж гарах гэсэн үг байгаа байхгүй тий. Тэнгүүтээ самбар дээр бичнэ нөө указкаараа нүдэн шага так так так. Тэгснэ бүгд чимээг болсон тий. Энэ чимээг вэ гэсэн үг. Одооноос эхэлж та нарыг ярих болгонд би энийг хэрэглэнэ. Quit. Quit гэж. Тэр би хэлсэн байхгүй. Би нилээ чимээгөө үгүй багшаа гэдгсэн чинь чимээгүй бай. Би юм тайлбарлаж байна. Тэгэхээр би тайлбарлаад дуусхлаар наа багшаа би юм тайлбарлажлаа. Яас гэсэн. Наа чин багшаа юу наа чин нөгөө дөрөв үсгтээ чимээгүй бай гэсэн үг биш шүү дээ. Дөрөв үсгт дөрөв үсгтээ эн чин гарах гэсэн үг байхгүй багшаа. Болох гарах гэсэн үг гэдгсэн чинь л Чи баг англи мэддэм үү зэт. Чи баг гараа заач. Чи баг гараа заач. Тэгэхээр гоо агшаа гэд би шууд хажуудлах хүүхдийн толиг аа өөрийнхөө өөр дээрээ бас алтан гэрлийн толиглол нь өгшөө за эндээс арчгаа гэд. Э, би дээр өгшөө бас хичээлдээ суугаагүй шүү. Тэгтээ яг хөө наав шалгалт өгүүлсэн өгсөн л дөө. Гэтэ үнэхээр Тэ онааг л тэ тэнцсэн л хэлээ. Гэтэ тийм байж бас болохгүй байхгүй. Харин. Их сургуулийн англины багш шүү дээ. Яг инженерийн сургууль орос хэлэн чухал л та. Гэтэ яг англич чухал шүү. Англи чухал шүү дээ. Англиар ном уншны инженерийн шин шин англи ном байна шүү дээ. Би нэг инженер болох гэж байвал заавал нэг орс хэлтэй байх албатай тий. Бүх ном нь орс дээр шээ. Дандаа тэр 50 оны номнуудаа болил л доо. Тэр энэ 70 мянгаараа ном авал та. Англи хэлтэй ном авал та. Герман хэлтэй ном авал та. Тэгсний нэг хууц мууц нь ингээд ялангуяа одоо энэ улсын их сургуулиудын энэ материал эдгээр ер нь хоцрогдсон шүү дээ. Гэтэ яг юм Тэгээ ховийн сургуулиуд л яг илүү жоохон нэг яг бизнес талаас болохоор те илүү одоо нэг яг тэр зарж байгаа юм нь яг тэр нэг боловсрал олгоно гэж яаж байгаа болохоор тэрэндээ илүү анхаарсан тий. Бидний одоо програм илүү сайн чанартай гэх юм. Улсын сургуулиуд болохоор яг л нэг хуучны нэг хараал ицсэн нэг тий нэг улсын байгууллагуудын 0.1 новшин мэд ч тий нэг яг л нэг шээс шифтер өнөртэй шиг яг тэрэн шиг шатсан. Гэлчээ. Э, тэд тэр нэг хүн болно одоо тэд тэр улсын сургуулийн одоо хүн болгоны одоо тэр төлбөр нь одоо хэний кармалаа ороо шахаад байгаа юм бол Нэг өснө эцсээр галаад ерөөс сүгжихгүй шагаад байдаг хөөх. Тэгэл яг яг тэр мөнгө төлөөд тэр яг тэр мөнгө нь яг зарцуулагдж байгаа юм оо үр ашиг нь яг нэг тий тэр мөнгөнд очисоор хөтөл дундаас нь баахан биш хап хап хазаашаа ууршаашаа <laughs> жоохон жоохнаар алга болдоо шүү. Ойднуудын бас нэг 70 мянгаас амар мөнгөний сэдв болц те. Хүүхдүүдэд ингээл мөнгө тараагаал. Яг та хүмүүнд хүмүүс амтанд бол хэрэгтэй хүнд бол амар хэрэгтэй л те. Яг зөв зарцуулбал те. Зөв зарцуулахгүй тэгэл би манай сургууль багшийн дэ тавьчихад байхгүй. Тэгээд 70 мал бууж могол нэгдүгээр курст ороод яг мэдхгүй тэрийгээ сайн. Тэгэл 70 мянга өгдөг мөгдөг гэл амар баярлал нөмөг төр явж байгаа л гэсэн чинь манай сургууль ингээ хоосорчдаг байхгүй багшин дэдэ авих гэсэн. <laughs> Тэр авийн нөгөө нэг манай тэр авч паб маа ихтэй шүү дээ. Тэгэл бахан боргоо мөргө зардаг. Тэгэл хүүхдүүд мөхдөд хичээлж хэлдэ суудаг. Тэгэл захирал махирл ингээл нэг нийлэг мэлэг болгоод юм хэлээл. За ингээ хүүхдүүдэд та нар ингээ дал мал бууж юм уус юм чинь ингээд бас хамаагүй хичээл нөө бити таслаарай бүр гой гойж мөдөг багшийн сургууль зардаг байхгүй. Аа. Тэгэл яг багш болох ч юм хүмүүстэй. Тэгэл мобисто. Тэ. Тэгэл амар хэцүү шттэ багшин дэдэ тэр авч тэгээд ялангуяа даал буудаг өдөр бол тэр аваар согтууныг бол амар харна. Тэгэл арх пив бол амар зарагддаг. Ста нэр архитл бас нэлээч те. Тэнгүүд яг даал буунгууд яг сургууль нь бас нэг тийм юм юм зараа шаачдаг те. Яг нэг үнэн нь яг нэг далтай ойрлцсан байна. Манай сургууль манай сургууль бол игдэгдэж штэ. Ингээд нэг амар үнэтэй 40 сая төгрөний славаар зарж ингээд тойл дарж байгаа хэрэг. Тэгэл тэрийг ерөөсө бүтэн семестр эхлэхэд хэрэг болж байгаа хүн болгонд те тэрийг зарахгүй яж байгаа л сайхан одоо нэг 70 буух сургаар хүн болгонд 40 мянгаас л аваар зараа л те тэгэл те хүүхдүүд авахгүй гэрн апс даун гэл те тэгэл нөгөө номын аваас тэгэл анаахан багш нар бүр ном ам зарахгүй ном авахгүй бол бүр уурлаа шаагаад тийм занж манаа шаагаа амар занаа шаагаад номтой тий Номтой л аваад. Яг нөө өөр биологийн ном байдаг байхгүй. Тэрийг бүр хүүхдүүд авахгүй болго тэр хүүхдүүд рүү айн муухан занж байна харчихсан. Тэгээ өөр зөөр биологийн ном авчирсан чинь наа чи биш наа чугаас хоторсон. Заавал миний номыг авах гэж. Яг энэ жилийнхөө. Тэгээ жагт 2 моёр байвал сайн мэн гэл те. <laughs> Тэгэд нэг 70 мал бууж муугаал амир тэнгүүд хүүхдүүдэн иддэг хоол мал гэсэн амир өөрчлөгдөв. Тэрүүгээр нэг wine mine хийцэлс те. Тийм үү. Шууд мөнгө цацааш хагаад. Нэг ширхэг хоол гарахгүй марахгүй гээл тэгсэн чинь мөнгө зөнгөөрөө сивж ивэл тэгэл гүлээс цөв юм идэл. Аа. <laughs> Нэр муухай шатаа нэг нэгээс яг халамжийн нэг 20 мянган төгрөг мөгрөн дээр ингээд бүр мангар урт ойчр урцагааны тент үүсч мөсцөн хаг хараад навшин санагдчихсэн. Нэг амар архич ахын гасгасаа шүү. Зүгээр 21 мянга авахгүй бүр 70 80 үний цаана гэж зогсож байгаа юм. Үнээр өрөвдөлтэй байгаа үст тий. Тэр 20 мянган төгрөгийн төлөө тэгж зогсох ёсгүй шүү дээ бид нар. Тэ? Үгүй ээ. Нэгдүгээрт ажиллах, хоёрдугаарт тэр 20 мянган төгрөг тэгж зогсох тэр цагийн үрх ёсгүй байхгүй те. 20 мянган төгрөнд би энд ингээд цагаа үрж явах эсвэл би зүгээр хэрэгтэй юм хийж явах ийм бодолтой байх хэрэгтэй байхгүй те. Одоо юу гэдэг нэг те Гэтэ яг бүр амар ядуу хүмүүст бол тэр ч юм өнөхөр. Үгүй харин ингэж ядуу байх ёсгүй байхгүй юу? 20 мянган мянган төгрөгийн төлөө 20. Тийм л тий. Тэр 20 мянгаыг бол дорхно олдог байх ёстой шүү дээ. Яа гэдэг те. Нэг цаг ажил хийхэд дөрөж 20 мянган төгрөг олдог ч юм уу те. Гэтэ тийм биш шүү дээ. Харин тийм биш л байна л да. Ядуу шүү дээ. Харин тийм байхгүй шүү дээ дээр байгаа. Байлгыг л да хэдүүлээ байлгыг л да. Тэр дээр байгаа хүмүүс чинь байхгүй хичээгээл бүр байлгачих юм бол улсны хөгжөө тэр дээр байгаа хүмүүс ялагч ингээ айгаад идэж чадхаа болчих шүү дээ. Мөнгө улсаас мөнгө шааж чадхаа болчих ингээ айгааш шүү. Бистэ өдөр болгонд одоо хаваймаа солонгос молоос аялж чадхаа болчих. Гэтэ Rolls Royce унж чадхаа байлаа шүү. Талах хоёр айл хувааж хуваад иддэг мэддэг нэг хэсэг мэдээ гарчээсэн. Яг би урд сурж ирсэн тухай дээ. Зүгээр яг ээж рүүгээ залг. Үнэхээр наа чи тийм хэцүү байгаа мó гэсэн. Яг та манай ээж мэд чинээс хэцүү хүмүүс шүү дээ. Тэ энд үнэхээр хэцүү байна гэж. Нэг тийм хүмүүс эдэгтэй ерөөс бүхэн болж дэхгүй байгаа юм шиг ярьдаг. Яг Монгол жоохон яг цэмэр хүмүүс зөндөө авах юм тийм. Болохгүй бүтэхгүй. Өвгөн бодохгүй бол бүтэхгүй болоод нийгэм тийм болохоор. Манай талд одоо тэр хүмүүсийг аа тий бас ер нь анхаарах хэрэгтэй ирээдүйд. Яг уу. Одоо хөгшрөн шүү дээ. Хөгшрөн ч гэхдээ зүгээр илүү жоохон нийгэмд нөлөөтэй болохоор тий. Одоо бид нарыг сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн хэдүүлээ э, жоохон өөрчлөлтөө одоо нэг тийм багшийн нэг баддаг ч гэдэг юм тий. Одоо нэг мөнгө зүгээр ингээс тарааж аригддаг ч гэдэг юм тий. Нэг яг өөртөө харж байгаа нүдэнд ингээ харагдж байгаа юм юмнуудыг ингэж сайжруулахын төлөө ер нь ер нь амьдралаа зориулах хэрэгтэй. Гэтэ оюутнуудыг барыг тэгсэн бол яах вэ? Өдрийнх нь хоолны мөнгийг танаас зохицуулдаг байсан бол яах вэ? Тэр 70 мянган хуваагаад өдөр сургуулаас нэг хоол өгдөг те. Зөөрэ купон өгдөг. Тийм купон өгдөг. Маа хоолоо аваарай те. Тийм хоол аваарай. Тэгсэн бол хүмүүсээ ч тэр хоолныхоо аав ээжтний өөр штэ те. Тэр нь яадаг вэ? Угаасаа бодохтой байдаг вэ? Хэвээр нөгөө нэг яг нөгөө нэг яг бэлэн мөнгөөр дараадаг хүмүүсүүд нь болохоор яг тэр бас өөртөө амар том баармаар янз янз юм аа ажилладаг. Тэр чинь гэхдээ ийм шүү. Яг сард нь өгсдөө байд юм шүү. Би бол тэгж ойлгосон. Тэрийг би мэдтгэхгүй шүү. Яг сард манайхан юм чинь завхруулж байгаа. Яг сард нь өгсдөө яг хөө тэр чинь одоо нэг сургуульд бараг хичнээн сая төгрөг ирж байгаа шүү дээ. Тийм шүү. 70 мянгаар өвжүүлээд одоо нэг тус сургуулийн хүүхдэд тэрийг яг захирал нь аваад тэ 3 сар банкнд хийгээд хүүгний хүүгний авахд хаан банкны хадаг хоримтлалын данс басан шааж байгаа да. Тэгвэл зүгээр тим тим бизнес байж магадгүй шүү бид нар мэдэхгүй те. Өнөөдрийн хэмнэлт ирээдүйн хоримтлал эдэр гэж банк банкнуудаас амар хөнгө авч ирсэн нэг картаар орж ирдэ штэ. Тий. Тэнгууд хүн болгоо одоо тэр ядаж нэг нэг удаа ч гэсэн дор хаяж авангууд нэг 100 төгрөг мөрөг төлдөн штэ мөнгө авах та. Тэгэл баг 100,000 оюутан тэгэл 100 төгрөг. Тэр банкар дамжсан гэж үгээс бас дахин шимтгэл авч байгаа штэ тий. Банкар дамжсан амар тэгэл баста бүхэл юм бүхэл юм ашигны төлөө шатсан мөнгөний төлөө. Яг нэг мөнгнөөс нь мөнгө унгаашаа тий. Унгаж идэх шас. Ёсл болохгүй штэ. Гэтэ яг ийм яг мөнгө иддэг ийм нэг ийм хяналтгүй юм бүр яг Одоо зүгээр л газар авах шээ. Тийм, оюутны холбоо молбоо зүгээр яг тэнцэнээс эхлээл бүр ингээд яг уус төр дам том одоо итгэл бүр тэг тийм бийждэг шээс. Оюутны холбоон дээр л яг оюутны холбоон юуны оюутныхаа ёолкийг зохион байгуулж байгаа стандар. За энэ жил доорой саяг өнөгнө өстэй. Тэр инээлтцэн ярьждаг. Тийм зүгээр тий. Тийм тэгэл яг тийм бодолтой байхгүй. Тийм паразит вагнер байгаа байгаа цагт бол хизүүлтэй яг яг нэг мөнгө яг тэр мөнгийг жоохон яг нэг мөнгийг яаж зарцуулахыг тэр эрх мэдэлд очихгүй шаа тий. Ер нь бол тэгэл ард иргэдийн л мөнгө штэ. Ямар ч мөнгө байхгүй штэ. Зөвхөн хүмүүсийн мөнгнүүдийг цуглуулж байгаа л за яг одоо бүгдийнхийнх нь мөнгөний цуглуулж хагаад замын засыг тийм тий нийтийн юмнуудын л яг тэр дунд л ингээл нэг лалрын нэг хамаатныхаа нэг мяа компани тендер болгодог ч юм тий. Тэнгүүтээ хоёлаа 50 50-аар нь тавчиж авч байгаа л тий. Тиймэрхүү ингээл нэг лалрын юмнууд болж болдог юм шиг лээ гэж байна. Өчтөр та нөө үнсний цэвлэцэг бүр амар муулаад лээ бас та тэр дараг марган зүгээр жил болгон бараг 6 мурган тэрбум төрөвний төсөн мөс авд юм байж бүр өөрөө л бараг бүх юм нэдэш ягаад. Ерөөсөө ажилласаа ерөөс халагддаггүй тгснэ. Юу лээ шинэ жилийн юу гингута төсөөс төсөөс бүр ажилчин болгондоо нэг wine өгсөн мэл эхнэрийнхээ компани оруулж ирж байгаа wine нэг wine бараг 60 доллар молр үнэтэй. Зүгээр 60 мянга ч үлээ. Тэгэл бүр жиг баян гэддэг. Ерөөсөө салга. Ер нь бүр ажилчдаа бүр хилдэг. Би угаасаа халагдахгүй. Угаасаа та нар л ингээ зүр бус өөр өөр салгадаггүй тийм байна. Тэгэл идэл ээж гэдэг амин гिचи үхээсээ биз да. <laughs> Тэр чинь үндэсний телевизчийг улсын байгууллага болохоор яг захирлын одоо гарч ирсэн тэгээ сонгуулиар ялсан нам нь л томилдог аахгүй. Тэгэхээр бурууч иж магадгүй бүр амар буруу ярьж иж магадгүй. Гэтэ яг би тэгэж ойлгосон. Тэгэхээр ингээ яг улсын ингээ цаансаа төсөвтэй тэгээ ингээл Гэтэ вста яг өмнөх нэг даваа хоёр гэж захирлсахгүй. Одоо ETV-ийн захирлаа штэ. Тэр захирал чинь ETV чинь одоо нэг 19 50 Мистер Пицца Мица ингээ бүр тийм том бүр эзэнт гүрний <laughs> захирлсан. Тэгсэн мөртлөөс үндэсний телевизэн захирал болсон заяа. Тэнгүүтээ үндэсний телевизээр зүгээр яг нэг нэг тохиолдол дээр л яг тийм болсон. Бид нар зүгээр ингээд наадмын нэвтрүүлэг ингээд хийх гээд хөөдлөө өдөг дээр үндэсний телевизэн ингээ баг утсан байхгүй. Би тэр дунд нь ингээ тослохоор явцсан. Тэгээд ингээд бидсэн чинь хоол бид нар нэг хоолын цаанаас нь гэж э, яах хэвээр хангах хэвээр тэгсэн чинь хоол нь гэсэн дандаа мистер пицца шат. <laughs> Бүр мистер пицца ихтэй гоё л байсан л да. Мистер пицца гэдэг тийм гоё пицца биш л дээ. Гэтэ зөөр яг пицца ээж юм тийш. Тэгсэн чинь яг тэр э, тийм үнслэлээр байна нэг одоо ашиг сонирхлын зөрчилтэй тий өөрийнхөө компанийг ингэж яаж улсын төсвөр ингэж дамжуулж яасан. Яг тэр нөө саяны тэр Wine компани гэдэг чинь бас яг адилхан юм хийсэн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр нэг улсын мөнгийг л яг өөрөөрөө дамжуулаад шагаа тий. Гэтэ би боддоо шин амиа хорлдог хүмүүс биш тий. Тэр нэг э, яг хөвгшин ямыг ялгах чадвартай болчоод тэднийг яаж нэг хэрэгтэй юмыг өгчдөг юм байна гэж боддоо шин нэг нэг алчаад байх шиг. Тий. Би амар би яг өөрөө тэгж би өөрөө амин орлого дээр тулах юм бол зүгээр үнэхээр гай болоод байгаа пистаг очиж бууд жунгаачаад өөрөө өөх хаа. <laughs> Амар зүгээр саагж өгч өгөх шагаа те. Ингээд амар аката гүүж орж мороо шагаа те. Яг тэр пистаг яг буудангуудаа өөрөө буудуулж өндөр Канадаар гадаг шиг те. <laughs> Буудангуудаа өөртөө цог террорист шаах гэдэг юм шиг. Тий, террорист шаах гэдэг. Тэгээ үнгээр лай болж байгаа юмстай бас тэгжүүл зүгээр ч юм санагддаг. Зүгээр шүү дээ. Амар яг кино үзэлт юм ийм сэтгэлгээтэй болсон хэл та. Тэр алтан уягч юу вэ? Улсын төсвөр нэг охиныхоо юм уул уурхааны компаниг тендер тажуулуулжуулаа баг хэдэн тэрбум төгрөгийг шааж магаашаа гэс. А тийш те. Тэр эсвэл зүр тийм бодолтой болсон шүү. Кяс ерөөс нэг л охиных нь компани гэж барыг охиныхаа нэр дээр зүр өөрийнхөө компани бах те барыг. Тэгээ зүгээр тэгж боддог болсон юм сүүлийн зүгээр. Одоо ингээл би би гарвал одоо те нэг жил болно. Яс идэд авъя те. Тэгэл зүгээр зайлчих те. Амар их мөнгө төлж гарддаг өстө те. Тэрийг нөхөөд бүр нөхөж илүү авах. Хэрэглийн төлөөлөгчтэй хорлуулахын тулд хэдэг төлдөг лээ тамира. Дөрвөн мөрөн тэр бөмбөр бөмбөр. Үх. Тэр тэр чинь бараг нэг 2 сая доллар мал. Тийш тий. Амар доллараар сайтын шатс те. Тий. Тэрийг зөөр өгөөл. Гэтэ хамгийн гол нь яг өгснөйгээ хід нугалж иддэг аашаас хэр бүрс. Миш тийм хүмүүсээ үйл зүгээр зөвлөе те зүгээр Америк руу гараад амьдэрч л та. 2 сая доллар сааг нь шүү дээ та нар. Америкт очиод тэд нар ч шударгаар яг явж чадахгүй шүү дээ. Америкч арай Нөгөө банк ингээл хүүг нь идэл хөвтчихэл тэ хангалттай шүү дээ та нарт. Тэд нарт хангалтгүй. Үний шунал гэж өгшөө. Ханан жилт гэрсэн. Асааг өөртөө болцсон мөрөө. Монголчуудын бүх өдөр цагаан орхонод. Эвгүй болох бах те. Гшэхгүй. Ийм маягаар явал яг ийм удаан одоо нэг ард иргэд нэг те шодрог ус ингээ байдал бүр ингээ улам их яг шодрог ус байгааг бүр ингээ мэдрээд эхлэх юм бол бас жоохон нэг яаж магадгүй уурлаад гэтээ тэр тэрэнд нь тийм би ер нь жоохон амар тэрийн шууд хүн төрхрэл жоо улс төрийн зорилгод бас ашиглалч гэдэг юм тий. Тэгвэл ингээл новшийн буцаал новшийн юм юуруу цикл руугаа оруулааш. Тэр нь улс төрчлөлт гэж нэг одооны Тэсэ хамгийн амар юм дээр 7 сарын 1 болсон шүү дээ. Тухайн үед хүмүүс буутай байсан бол яах вэ? Тэгсэн бол үнээр бүр те яг нэг боссон хүмүүс тэгсэн бол бүр амар юм болж байгаа те. Үнээр баг бүх үнэ баг алдсан байгаа үстэй энэ ч дээ. Цагдаа нар яг яхсан дээр хөөргий дээр цагдаа нар ч ажилдаа хийж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэд манай цагдаа нар ихтэй жоохон өрөвдөлтэй харагдсан. Тэггүй тэггүй те. Тэгээд одоо болонд бүгд бомбаа шаацсан. Тэгэхэд бол яг цагдаа нар өөрсдөө мэдэрсэн бохгүй бид нар те зүгээр болоог юм байна гэж тийм юм. Гэхдээ яг тэгэхэд цагдаа нар үүргээ мэдэрч байгаа. Тэгэхгүй одоо байгаа цагдаа нар жоохон дээрлэх үе шадаг те. Реалчгүй дээрлэхдээ дарамтлцсан. Бүх нэг жоохон хулгаж тарьчихсан шээдэг те. Хаа би яагаад ч гэжтэй гэж. Ой чи. Наш. Наш. Чи өрөвч байна уу? Заавал тэр чинь нэг зандрах шаардлага байхгүй үстэй. Бичиг өрөнд ч юм байна уу? Тэ өөр чинь бичиг өрөнд явж гин үү? Ингээд асууж болно шүү дээ. Наш. Бичиг өрөнд ч байна уу? Гэтэ тэр бол яг бүх цагт нар тийм шүү дээ. Тэгээ миний надтай ер нь 5 6 цагтаа тааралцсан. Тэгээд ер нь дөрөв нь ямарч байсан тийм эс тэ. Би нөө ярьдэн шүү дээ. Жижүүр анги Жижиг анги хийхээр нэг хүүхдүүд нэг илүү нэг нэг дээрлэхүү харьцаатай болчдөг шүү дээ. Яваасаа цагдаад оронгуудаа нэг жоохон тийм болчдөг л байна та. Яг гоо зөв цагдаа нартыг боддоод үзэхэр бас хэцүү ажил хийж байгаа хүмүүс шүү дээ. Нэг нийгмийн хамгийн хог шааруудтай л харьцаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нэг бас нэг дунд нэг бас гимгүй хүн байж хат яг гоо тэр одоо өөрийнх нь харьцааны яг тэр хэлбэр нь олцсон ч юм уу. Гэхдээ бол тийм нэг зөв одоо тий зөвтгөж байгаа юм бол биш зүгээр яг хүн болгоно л яг мэрэгчлээ. Гэтэ гайгүй гоё харьцаатай цагдаа нар л үүд шүү дээ Гэтэ тэрийг бас жоохон өөрийгөө давуу талд ашиглах гэж тэгж магадгүй л тэг шах. Сүүлийн үед бас тэгээд дэрэгдээ нэг монгол жоох ойлгомжгүй шатагтай ер нь бол юу гэхээр ингээд хуулиндаа ингээд зааж өгч байхгүй машин одоо ингээд том машин ингээд хотын төвөр ер нь явж болохгүй. Тэгээд энэ 20 томэрэтэ тэгсэн мөртлөө ингээд цаана бүтээн байгуулалт явагдмаар байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэр машинууд ингээд шүн ингээд ажиллаа гээл зуурмгаа зууж ингээл зуураал зөөж хат ингээл замд зогсоогоол торгоол те. Тэгэл ингээл айл өдрийн цагаар ингээл айлч ингээд шинэ байшин машин зөндөө баригдал тийшээш ингээд нүгэл ормоор байдаг портер явуулахгүй гэл. Тэгэл нэг айлч бас нүүмэр байдаг тэ таксин цугаа нүүлтэн ш. Тэгэхээр тэгсэн мөртлөө хуулаараа барьцсан бүртлөө ингээд яг яг одоо ингээд яг бодит амьдрал дээр асуудал нь бол байгаа мөртлөө яг хуулаараа хуулийн хүрээнд тэрийг барьцсан байдаг нь амар ойлгомжгүй шат тэ. Тэгэхээр одоо бид нар зүгээр нэг тийм хуулийн нэг хүрээнд л ингээд яг хууль байгаа болохоор л ингээд тэ нөгөөтг нь нөгөө хуулийг хэрэгжүүлэх гээл нөгөөтг нь ингээд нэг хууль зөрчөөд байгаа болчоо тэ яг зүр нэг хойлоос жоохон за жоохон байж аа гэж жаад нэг арай нэг тэр нэг харж дахиж бодохгүй тийм тэгсэн бүртлээ яг хойлоороо бодцсон бүртлээ тэгсэн бүртлээ давхар тэрэн дээр нэг заавал авилгаж авилгал өгч ингээд тодорхой хэмжээнд мөнгө өгч явах хэрэгтэй ингээд зуурмаг зуурмгийн машин ингээд за би нэг барилга барьж байгааг бодоход нэг зуурмгийн машинаар нэг каркасаа зутгуулч мараадаг тэгээ шүн нөгөө нэг машин явангууд эдэн цагдаа нар зогсдөг цагдаа нартаа бас заавал нэг 200 300 мянга төгрөг бүр заавал өгөх ёстой Зүгээр анханасаа тэр нэдэсцэн аа. Тийм бүр <laughs> бүр нэг слотон дээр ингээд байнга байнга зогсчлээдэг. Тэгэл тэндээсээ нэг өдөрт хэдэн төгрөг хийж мэддэг. Тэгэд нэг Монгол улс ч бас ингээд хөгжмөр юм те. Тэгсэн чинь ингээд нэг хууль гээд нэг юм амар ойлгомжгүй ингээд нэг юмар бариад гараас ингээд ажил нь жаахгүй, амьдрал нь жаахгүй тэгэл. Одоо нэг манайхан шууд нэг тийм чангалдаг, ерөөсө хорддаг нэг жоохон тиймэрхүү юутай олцоод байна. Гэхдээ одоо энэ бигт нэг улс төрд нэг Нэг яах ойлсон л тагшгүй. Амар <laughs> найдах ойлсон гэж. Гэтэ энэ бүгд л навшин санагдав. Улс гэтэ сүүлийн дампуурууд энэ дампуурууд энэ гэл тэгээд байгаа штэ. Гэтэ тэ эдийн засаг муу байна. Тэгээ барыг зарим айл ингээл хоолоо авч чадахгүй. Тэгсэн мөртлөө энэ KFC-нүүд нь улам нэгдэж байгаа. Тэнгүүдээ тэгээ тэргээр яг эрэлттэй байгаа болохоор үйлчлүүлэхгүй хамгийн гол үйлчлүүлэхгүй хүмүүс байхгүй. Бүгд үйлчлүүлж байгаа. Тэгснэ хөдөөнөөс зүгээр нэг чинь тэгээ бараг нэг тийм гэр бүлэрээ нэг бүтэн санд нэг орж тансгалж мансгалдаг юм болсон юм шүү. Харин тэгээ заавал орчтой тий. Тэгснэ бас нэг тэнэг ойлголт нь зүгээр хөдөөнөөс нэг аавч хүүхэд нөгөө нэг их сургуульд орсон юм аа л да. Их сургуульд орж өгч нэгээ зүгээр iPhone 6 лиценз өгч байгаа хөөх тий. Аа shit. Тэр айл яг үнийг хэлэхэд миний мэдхээр юу утгүй байл тий. За үнэхээр хитгэн малтай. Лизинг үү? Лизинг гэж бүр дөргөө хамгийн гол нь тэр хүүхдийн тэр толгой тэнэг байгаа байхгүй. Ээж аваараа тэр тэр утсыг барьсан бариагүй чи тэртээ дөрвө тэр их сургууль гэдэг юмд үнэлэгдэх хүнлэмт чинь дээшлэхгүй шүү дээ. Манайхан тэгэхээр толгоогоор хэлбэр шаагаад. Харин хэлбэр ерөөсөө эд зүйлс болон те хэрэгслээрээ хүн ингээ чамин харагдах гад хичээдэг. Угаасаа гадаадд тэгдэгс Монгол бүр хамгийн их бараг iPhone хардаг мардаг гэдэг л чинь. Тэг чинь бүр гайхмаар амир. Сая энэ нөгөө нэг KFC-ийн эхний салбар шүү дээ. Энэ эхний салбар чинь Азийн нөгөө нэг борлуулалт дээр тэргүүлсэн юм байл шүү дээ. Үнэхээр юм үзээгүй харагдсан те. Очер шааж магаад KFC штэ. Макдоналдс үл нэг өөр бүр дэлхийн Макдоналдс бүр номер 1-т явж байгаа штэ. KFC явах байхгүй те зүгээр. Тэгснэ манай KFC-ийн зүгээр сонголт нь хоёрхан бүргэртэй те. Тухайд анх гарч байхдаа хоёрхан бүлэгтэй шарсан дахиад гэдэг болоо шээц. Юу идэх юм бэ наач те. Яг KFC стандартын дахиад ижүүлэн за окей за тэгэл тэгэл зайл штэ. KFC чинь гэхдээ Макдоналдс яг ард нь орд штэ. Тийм ээ яг ард нь л та. 82 Гэтэ Макдоналдс бол угаасаа зүгээр хүн болгон э, мэддэг те. KFC гэхлээр бас нэг дахшуу дахиад те. Бүүргэр шавд. Тэг яаж яахт Монголд гар бол бүтэн сетээр гарах хэрэгтэй шүү дээ. Менютэй те. Мангар том менютэй. Бүх юм байдаг. Одоо байгаа юм шүү. Одоо яг хоёр яг нэг твистер гэж байна. Хоёр бүүргэр. KFC нэг ордог л те. Тэг нэг хідэн дахианууд байна. Тэг нэг 5000-ын багс гэж байна будаатай. Соостой будаатай. <laughs> Цогцолцсон байгаа хөх те. Үчтэй KFC чи ер нь бол дунд дундчаас тийм э, дээшээ юу юм дэ дунд дундчаас дээшээ тийм зэргийн хүмүүс рүү юу н хандсан байд юм билээ шүү дээ. Бараанууд нь. KFC юу? Гэтэ э, Америк junk одоо нэг э, Америкт бол junk food те карманд үнэхээр би мөнгөхгүй гуратад иддэг ус шүү. Зүгээр кармагаа уудалж байгаа те. Энд тэндээс квартер мортераар доллар молор гаргаж ирээл харж байгаа л 5 доллар болгонгууд нь те. За Мактоналс яах вэ? KFC яах вэ те. Очонгууд Мактоналс доллар менютэй 1 доллараар нэг бүүргэртэй дөрвөн бүрээр идэж мэдээш байгаа те жижиг мини Оо Монголоос хямдхан шат. Одоо нэг доллар бүргэр гэж доллар миний үг байж те. Тийм супермаркетын бүргэр шиг шахах. Тийм тэгснээр Макдоналдс яг тэ дүр дундаа нэг ганц махтай жижигхэн кетчуптэй кетчупнэрийн жижигхэн сонгон дээр хоёр л э, талхтай байдэн штэ. Тийм сингл. Тэг чинь тэгээд бүтэр брод. Йоо зүгээр э, KFC MFC салбараа улам нээж мэгэж байгаа. Тэгээд өдөрт ингээ харж байгаа. Хүн ороо л гэдэг шээ. Тэг чи өнөөдөр яг үнэхээр 50000-аар хоол идэх бол бас л тий хэвийн үзэгдэл үсттэй. Яг ажилч 50000 хоолол идэл байж байгаа шүү дээ. Кейсэс ч уустай мөнгөтэй хүмүүс нь л орж ирсэн юм л. Уус яг хэцүү яг тэр яг хямралд өрдөд байгаа хүмүүс бол ер орч орч орчгүй шүү дээ. Харин тэгээ ер нь хоорондоо тийм ерөөсөө амар ялгаатай болоод эхэлж байгаа байхгүй. Яаж нэг ойролцоо байвал өөр тий. Гэтэ нөгөө KFC орж байгаа хүмүүс чинь ирэл бүр нэг утгагүй баян пста нар олоод зөндөө шүү дээ. Дотор матер юм даражлал пста. Яж хат Монгол баг баяжсан хүмүүс яж хат дандаа их нь баг дандаа новшийн аргаар баяжсан хэрвэр тэр нөгөө нэг доторын доторын албаны тэр хүмүүстэй олгож байгаа жилийн оромшууллуудыг харсан уу? Хэдэн зуун сая маяар нь те зөв жилд 400 саяг зүгээр нэг хүнд зөвөрл бонусыг өгсөн байдаг шээ. Оромшуул яагаад яасан гэж? Үгүй тэр авилга л хэлгүүтэй тэр нэг хараал ицсэн навшийн мөнгө идж байгаа арга нь л. Тэр авилгатай тэмцэх газар гэж байдаг байдаг үстэй. Монгол байдаг үстэй. Э, тэр чинь бас яг тийм яг тийм одоо нейтрал байгууллыг бас биш юм шиг үлээ. <laughs> Тэр чинь яг жижиг яг жижиг сажигнуудыг л яг яадах. Том гараадаг бас чадахгүй шүү дээ. Бас өөрөө том гарах нь болохоор. Том гарахын зүгээр нэг те. Ходлоо нэг ард иргэдэд нэг жүжиг тайлгаруулах гэж. Сэтгэлийн тайлгаруулах гэж байгаа те. Яг мөр жижиг амар жижиг сажигнуудыг бараал бид нар энэ бистаг 300 сая төгрөг ирсэн эцнийг барьлаа гэл. Цаагаараа бүр 300 сая ийдсэн зүг зүр нуугаашаага тий. Энэ зүг барьл энэ бол жинхэнэ лалрын ёо гэшээ. За яг ард өөдгөн бүр хэдэн жилээр шорон цосоож байгаа тий. Хөр хизээлэл аашх. <laughs> Нөгөө хэстэн 300 хэдэн сая тестэн зүр 1 2 3 сая зүр маа энийг аваад одоо дугаагч за за за гэшээ. Гэч ийм гүлэг гэж бодохоор бас тэгээ ношин тий. Хэстэ маяд нэгтээ ингэж аяар шүмжилж байгаа асуудал орход <laughs> гэж. Өө ихтэй яад юм шүү дээ. Тэгээ угаасаа хамгийн гол нь маний зөвхөн бид нар л ингэж бодож байгаа шүү дээ. Хөл бүр жирийн баг хүн болгон баг. Өөрөөсөө баг авилгад өгдөж байгаа те. Танд чимээгүй баймаг. Мөнгө бид нар ихтэй ямар нэгэн байдлаар авилга угаасаа өгч л өссөн шүү дээ. Цагтаа одоо цагтаа чаашин зүгээр те. Нэг одоо нэг зүгээр нэг эмч эмч төзүүлчихэл нэг баярлаа гэж жоохон шоколад өгчдөг ч юм уу те. Нэг авилга шээ. Гэтэ тэрийг бас яг авилга гэж хэлж. Зүгээр нэг бэлэг зүгээр сэтгэлийн бэлэг ч юм уу Гэтэ яг сэтгэлийн бэлэг гэснээр бүр амар хэдэн 5 70 мал өгч юм шахаад байна. Э, нэг жоо мөнгө угаагаа шахаад юм. <laughs> Үнэн сэтгэлтэй хүн шат. Гэтэ яг болно л доо мэдхгүй тэгээд Монголд амар <clears throat> амар ядуур л их ихтэй мөртлөө амар их 5 70 мал болно. Rolls Royce-ийн за CEO нь бүр гайхсан гэлээ юу лээ. Тий Rolls Royce-ийн CEO нь бүр Монголд тэр чинь ихтэй бүр утгагүй баян баста авсан шүү дээ. Монголын Маки нөө зөвхөрлийн эзний хөлт юм билээ. Одоо улсын хүртэл байгаа. Номтой хоёр. Ямтай шургаач юм бас аав үстэй. Гурыг авлаа. Тий, нөө тэр тэрийг аваад гайхсан байхгүй тэр нөө Rolls Royce. Харин тий. Манайхаас хүмүүс Жилд хэдэн бараг 2 3 жил хэдэн ороод ирсэн тий. Нилээд орж гайхаа шид. Бараг тэр бүх машинуудын мөнгөөр бас нилээ их зам засах байсан багтай гэж. Засах цааш. Юу тэгэл баста ингэр болоо хүмүүс хүмүүст ажил мэл болгоо амар. Хамгийн гол нь тэд нэр өөрсдөө амар сонио. Одоо нэг манай манайх бас зам нэг солонгос нэг нэг шин сум төсөлгээд нэг юм хийгээд байгаа штэ хүмүүс ингээд сумынхан бас нийлж байгаа хоорондоо яг дундын юм юутай болол одоо тарайлан марилан те юм өөртөө ногоо могоо ургуулж ингэж яадаг тэтг тэгсэн чинь яг солонгос таах тэрийг хэрэгжүүлж ирсэн яг нэг тийм өвөө солонгосоос хурж ирээд Монголд яснаа би 10 жилийн өмнө солонгост иржсэн үгүй Монголд иржсэн тэгээд одоо дахиад ирэхэд монголчууд ер нь машин л унах дуртай юм доо. Гэтэ замаа барих дурггүй гэж. <laughs> Зүгээр л амар машинтай хүртэл зам маам нүр навшаад гэдэг. Гэтэ баян хүн бас тэгж Тэгээ одоо бас хотод гайгүй л болчихлоо. Баян хүн гэтэ тэгж сэтгэж болдгоо бохт те. Бизнес нэг аяттайхан зам дээр явчих юмсан зам барьчих л да те. Ядаж сааггүй л муусын мөнгө идчих юм бол яаж өөртөө за боли бид нар явах болчих та нар өөртөө замаа барьчих те. Хэдүүлээ энэ дээгүүрэн зам барьчих уу? Гүүр барьчих уу? Ингээ байж юу л өөр шүү те. Зайсан байсан зам яжих бүр зарим хэсгэр бүр новшоод шүү дээ. Өөртөө иддэг бустан нар бөө боосод амьдртив байж ч бүр. Үнэхээр арчиг байгаа байхгүй тий. Тэр нэг э, зайсангийн тэр нэг зам байдаг шүү дээ. Нэг яг нөө зайсангийн яг ертөнцийн зүгээр яг зүүн талаар нь ингэж тойрж гардаг зам. Дандаа нөө ачааны машинууд явсараагаа бүр бөө нөхө болц тий. Бүр тэнд мөр донгоцоо шагаа бүр. Та нар ингэж одоо нэг тэр яг зам зар тарист хариуцдаг хэвээр. Яа зам засаад өөр хүмүүс туслах уу? Эсвэл энэ мөнгөөр зүгээр гадаад явж идэн яхан шааж дил биш оотхоо гшээ. <laughs> За за хоёр дахь сонго. Хоёр дахь сонго. За за гайгүй хүмүүс мэдхгүй л үлдэх гай. Угаас миний оронд өөр хүн байсан бол угаасаа л ингэн штий. Угаасаа л бүгд идчихэж байгаа штий. Писта энэ хэлбүүдэр чинь дээрээ том стандар бүр хитэн тэрбумаар нэтж бүр ойдлогоо молоо бүр гадаадд юу ч ямар ч тодорхойгоор өгсөн. Би бол нэг 400 сая төгрөг л идчихэв. Би бол би бол харин ч боинтой хүн хөөе. Ер нь та наа тэр юм гэж эдсэн мэдсэн гэж буруудах хэсгүй. Эхлээд энэ том бэстаа нараа унгаачих мэддэг хөөе. Тэгээ дараа надтай ирэх шээ. <laughs> Саага шагаад уу. Тэр нэг одоо манай өөр өөртөөсөө л өөртөө л яг жоохон шодрог шодрог авах хэрэгтэй. Одоо дээр нэг тийм авилга авилга тийм юм дээр бас жоохон тээ яг зүгээр яг илүү мөнгө авч яснаас илүү жоохон илүү жоохон тэрэн дээр зөөр өөрийнхөө талаас ингээд жоохон ёс зүйтэй шахах хэрэгтэй баг тий. Жоохон моралтай. Морал. Тий. Гэтэ та хүн болгонд үн өгдөг гэж үг байт юм лээ гэж байна тий. Everybody has a price. Тий. Нэг тийм эвдрэх үе гэж байна шүү дээ. Яг нөө тэр хүн хүнийг яг тий. Хутлаж авах хүн тий. Зөвшөөрөл нь шаадаг тий. 100 сая, 200 сая, 300 сая. Тэгээ жоохон гүргэр бистэй те. Үн ч хэстэй бол нэг тэрбум мөрбум боллоо юм шүү. Тэгэл ямар нэгэн үнд унжил таарна те. Йоо, чам тэрбум төгрөг үгүй. Харин тэрбум төгрөг яг нүдэн дээр чи бэлнэр ингээ харуулаа шахаад байл бодно шүү те. Тийм, бүр дарамт дарамт болчихлоо. Тэгээ бүр амар сэтгэл санаар нь тоглоо шахаад те. За тэрбум төгрөгөөр та ийм хаус, ийм Rolls Royce, ийм ийм юм авч болох нэ. Хүүхдээ ийм сургуульд гэлэн бүр бодоо шаач те. Хүүхд нөхдө бодоо шаач. Бүр яг тэрийг авчихвал хамаг амьдралаа бүр дээлж чиг юм шиг санагдаж шээ. Бодоо шаач юм сте. Нилийн бодож бол за шааша. Би байхгүй наваа зайлуул өөр бистэ тавьчих үлгүүдтэй шайда. Тийм зүр яг тэрийг анханасаа тэгж одоо ингэж хууль зөрчиж ингэж хүн амтнд авилга өгөх шаардлагагүй болгол тэр тэр хүн чинь яг мэдээж яг тэгэж тэр хүнд ингэж мөнгө өгч байгаа нь а тэр хүн гэж амир тодорхой үнэ тах ярьж байгаа шүү дээ. Тэг мөнгө өгч байгаа нь ямар нэгэн хүссэн юм авах гэж л тэгж байгаа шүү дээ. Тэр хүссэн юм авахын тулд зөв одоо нэг илүү зэрэг тэр системийн жоохон те бүтцийн одоо илүү шодрог болол тэр газрыг одоо худалдаж авахын тулд ингээ шодрог ингээл тэмцэх тэг тэр яг э, надад тэр Америкийн ер нь тэр нэг таалагдчих шүү дээ. Одоо хүн одоо яг бизнес хийгээл яг ингээ яг хард э, ворк хийгээл те яг ингээ мөнгө олох юм бол яг тийм боломжтой бүгд л ижилтгэж боломжтой те Apple жишээ нь одоо ингээл нэг хилгүү эмхтэн ингээл App Store дотор ингээл iPad-д юм юм бичээл хүмүүнд ингээд юм юм зараашаа ингээл тэг хилгүй хүн ч гэсэн ингээл яг болж байгаа. Тэгэхээр яг тэр бүх юуг одоо нэг боломжуудыг амар тийм яг боломжтой болгоод яг шууд Уу яг байна л да. Одоо Америкт би 16-тай очисон мөртлөө би тэнд э, Япон ресторанд суши хийгээд би сард 2000 доллар бол олчдаг байсан шүү дээ. Тэрийгэ байрандаа өгдөг те. Э, Зармийн сургуультай өгдөг. Тэгээд тэг чин зүгээр э, Монгол хүн те. Би яг 0 үнэхээр 0 зөвөрлж үзсэн те. Хумсны салонд ажиллаж үзсэн айл нүлгэж үтсэн, үйлдвэр цэвэрлж үтсэн. Тэг чинь э, тэнд тэгж хийдэг мөртлөө буцаад Монголдо ирэхлээр хүмүүс тэгдэг байхгүй. Ажлаа голоош байгаа тий. За тий. Тий. Би яг ийм ажил хийх юм уу гоо. Үчи лалрын Америкт очивол тэгээ хүний 0 цэвэрлэж амьдрин шүү дээ үнэ хэлээд. Амьдрахгүй яах юм чи. Тий. Маа нэг таньдаг өгөх. Яг л доороос нь эхэлж. Тий. <laughs> Нэг таньдаг өгөх байхгүй нэг гэр болдог машин засдаг. Гэр бүл ихнэр мөхтөр нь юу ч хийдэггүй баста заяа тэг зэг жаа манайх нэг <coughs> тэр хөрдөн ажил олж өгсөн аахгүй машин манай шин компани нэг жолоочор тэгснэ Маа тэрийг яг акрт нь очил манай ах хэлж байгаа хөөе та одоо хүрлээг одоо манай хад жолоочор ажиллана. Тэг жолоочор ажиллах юм бол эхнэрт нь чийж гисэн одоо ажилдаа болж болно шүү дээ гэдгсэн чинь аа үгүй үгүй. Очоод нэг цэвэрлэгч л хийх байлгүй. Үгсэн амьдралдаа чинь амьдралдаа чинь ажил хийхгүй мэхгүй гэдгсэн чинь манайх өтөөд юу хийх гээд байгаа. Дарга хийх гээд байгаа юм гэсч зөвхөн даргал хийнэ гэж байгаа. Гэтэ алиалж тэгжилсэн л да. Гэтэ амар нэлээ. Үгүй алиал алиалж ядалхтай ямар цэвэрлэгч хийхгүй гэдэг чинь те. Ажил хийхгүй явж байгаа зүгээр цэвэрлэгчээ гэднээс олж ирсэн дээр үстэй. Ядаж баян бизнес бол яг өөр юм шиг. Үнэн хэцүү амьдралтай шүү дээ яаж яах. Тий. Гэхдээ үнэхээр харин тий болоод бүтээдэй өлгөөр те. Хангалттай байгаад өлгөөр. Тэг чин Америкт Монгол хүний баас зөвлөх нэг өөр, Америк хүний баас зөвлөх нэг өөр дөө. Ер нь бол 0 зөвлөх гэдэг чинь тэгэл ялгаагүй шүү дээ. Монгол өнөөх нь илүү жоохон махлагыг үнэртэй жоохон диет нөө. Дотн санагдлаа шүү дээ. Баасан дээр нь жоохон хөх тол бид нар ижсэн. Тэгээд мөн харин тийм миний ганц дургу үрдэг юм тэр байхгүй. Зүгээр Америкт хэрвээ гадаад очиод үнэхээр мөнгөгүй болоод ажиллахаар бол орыг 0 цэвэрлэгээр юм байж энд айгүй дээр нөхцөлтэй ажлууд байгаа байхгүй тий. Зүгээр юм зөөх мөх чи би юм ийхгүйгээ шагаад. Гэтэ яг Америкийн цалин бол ялч өндөр. Яг мөнгө зүгээр нэг Тэгснэ хамгийн гол нь энд юу ч хийхгүй суугаад байгаа байхгүй. Дээш хараа суугаад. Тэрний гон жоохон мөнгө хураалттай. Тэгээ нөө сая би нэг юу лээ нэг дил биш оогдсон байхдаа баста маргааш нэг шартцсан өдөржөнгөө ингээд машин дотор явсан байхгүй. Тэгээ бүр хийх юм байхгүй нэг юу сонсож байхад нэг ярилцлага сонсож байсан чинь нэг ингээд баахан шорон доороо шоронгоос гарч ирсэн хүмүүс ярилцлага авч явах. Тэгсэн чинь ихэвчлэн шоронд орчоод гарч ирээд буцаал хүмүүсээ их шоронд орд юм байл л да. Яагаад гэдэг тэгсэн чинь ингээд ерөөс ажил олддог гэдэг байхгүй. Тий. Нэг шоронд очиж шоронгийн тодорхойлт орчингууд тэгэл ерөөс ямар ч ажил ордохгүй тэгэд тэгвэл тэгээ тийм тийм бичиг баримт дээр шалгадаггүй зүгээр тийм зүгээр хар ажил мажил юм барилга барилдаар ажиллаж болохгүй мөн гэсэн чинь болно л доо тэгээ дааж салин айгу баг юм гişэ. Тэрний орон зор хулгай буцаад шоронд орох нэг ажил юм хулгай мулгай хийж мөнгө болохгүй. Шоронд орох чинь барыг талин хийх зөөр сайхан амьдрин штэ. Тийм штэ. Хоол нэг жоох юм ийн те. Тийм. Сайхан энэ банд ташнах болоо. Нэг э, охтууд охтууд залуучууд ташнууд бол алгш. Ахтаа машин алгш. Тийм. Охтууд залуучууд гэхдээ бас энэ амар их тамхи татдаг л юм те. Зүгээр л тамхи татах гэж тамхи татдаг. Өө тий нөө нөгөө тамхич бас зоригтой татах хэрэгтэй хийстэй байхгүй те. Ямар нэг мэдэрдэг эсвэл ингээд монголчууд зүгээр цаг нөхцөөх гэж тамхи татдаг болсон те. Нэг өвлөж нэг яах юм болохгүй болонгоо. За өгшөө гарч тамхилах уу те. Тэгээ дээрэс нь тамхины асуудал дэр юм байна. 10 жилийн хүүхдүүд мөхтүүд ичээчээ те. Аав ээжий ч мөнгө штэ. Яаж тамхи татмаар байвал өөртөөхөө мөнгөөр аваад татал та. Өөрөө ажиллая те. Нэг өндөр очиж хог айд юм уу, ажил хийд юм уу. Өдрийнхөө тамхины мөнгө гэж ээж аваасаа гаргуулхаа байлаа чи. Чамаа тамхи тат гэж ээж авчи гэж мөнгө өгөхгүй байгаа штэ. Гэтэ тэр штэ амар 10 жил мэл ч юм уу одоо нэг те нэг бүлэг бүлэг найзууд залуучууд штэ те. Нэг 10 жилийн найзууд мэд. Тэрэн дунд нэг ганц сахилгагүй биз таахад ингээ урд хүүхдүүдийг амар урд татаашаа. Монголчууд ч өөрсдөө өөрийн толгоог байхгүй. Яг нэг хүн ингэ хэлчихэнгүүт монголчууд бишээ зүгээр ер нь хүмүүсийн одоо авирчин бас яг адилхан штэ. Бид нар бас монголчууд гэлээ өөрсдөө амар доош нэгдэхгүй. Гэтэ зүгээр тэрийг бол ойлгох хэрэгтэй. Тийм ээ тийм. Зүгээр яг манай яг одоо бидний яг тэр 10 жилд нөгөө нэг жоохон дарамталч найзлдаг байсан гэсэн штэ тий. Тэр багийн яг ер нь бол бэлгийг тамхинд оруулсан тий. Би бас далдганж татсан нэг 2 3 жил. Тэгээ би бол яг тэгэж амар яг тийм хамааралтай болтлоо татаг үлтэй. Тэгэл татж байгаа л энэ олны дунд орохоор татчихдаг гэсэн юм байна. Тэгэл эргэн тойронд ингээл тэр үчнө паб мап хамаагүй шатдаг шүү дээ. Хаасаг л татдаг гэсэн. Тэгэл хажууд ингээл татаад донгот. За ямар амт ингээл татчихсан. Тэнгүүтээ ингээд яг тэр багаас л болж ирнэ ер нь тамхинд тэр тэр баг ер нь олон хүмүүсийг тамхинд оруулсан. Өөрөө энэ тамхич нь тэгэл тийм эргэн тойрныхоо хүмүүс тамхитд болол. Бизнес тамхит болсон байнг тоглож шахаа те. Кул шастай нэг. Ингиж ярууж зууж бат. Тэр яг би би тамхи татгалтай. Гэтэ би яаж тамхи татдаг гэхэлэр би нэг жоохон бахтай би нэг кинон дэр нэг мафта кинон байдаг шүү дээ. Энэ мафи ах нар гоё татдаг шүү дээ. Яг тамхи дуустал нь талд нь ортол тачматаа шагаад тэнгуүтэ унтрааж унтраад гэдэг. Тий. Яг би тийм тэгж тасхыг амар боддог. Би өдөрт нэг 3-аас 4 тамхи татдаг. Үүл бол бүр багасчдаг. Үс нь уушиг ингээд амьсгалах маслаа дургуурээд угаасаа л утаа амьсгалаа шагаад уур өрөддөг байхгүй. <laughs> 100 бол харин сайхан амралтын уралт нэр хичээл нэлээд баг болчтой. Надад хүүтэн татахгүй шат санагдчих. Халуунд нэг бөхчм агаар татах шиг тийм нэг. Одоо байгаа яг ингээд залуучуудыг ажиглахлаар зүгээр хийх юм болдохгүй л гуудад тамигтдаг тий. Зүгээр суудаснаа гар тамиглах уу. Эсвэл хоёулаа тамигтдаг. Байжснаа дахиад л 30 минут дараа тамиглах уу. Би л тэгдэг л байсан юм байна. Нөгөө харин тэрийг боловч хэрэгтэй бөх тээ. Тийм яг ингээд татгаа болцохоор бас яг тэр нь яг тэрний гам яг утгагүй ямар утгагүй байсныг яг одоо анзарч байгаа хэрэг. Хоол идэхдээ та нар цаг минут тутамд хөвдгөө үстэй тий. Хоол идэхдээ гоё л идэв үстэй. Цаанс хэрэгтэй. Тэгээ хоолоо яг тийм хэмжээтэй идэх хэрэгтэй бөх тээ. Яг гоё амттай гоё таашаал авч тихгүй идэх ёстой гэсэн үг. Хоол татах хоёр ч хоёр өөр юм шүү дээ. Хэрэгтэй гэдгээр нь л гэж ярьж байна л. Би бол нэг хоол идэх шиг боддог байхгүй. Мөр там би ингээд тамхины харьцан дотор ингээд нэг нэгээр юм байдаг шүү дээ. <laughs> Яг тэ би өдөрт яг ингээд нэг 2 3 тамхи татна гэж би ерөөсөө өөрөө тэгж татдаг. Тэгэл яг татдаг юм уу? Татдаг би өдөрт 2 3 бас. Болооч гэж. Би болохгүй би би болохгүй гэж боддог. Миний нас үрцэн дээ. Би тодорхой хэмжээнд болохгүй гэж боддог шээс. Яг би тодорхой хэмжээнд тэрс таашаал авдаг. Одоо ч алгалтаа. Билгээд тамхиар яхаа. Яг <laughs> тамхираас тамхи паразит гэж боддог те. Йоо зөрөөсө галгүй тамхихөө тамхич юм сте. <laughs> Тэ. Ер нь бол би тийм л дээ. Яг нэг тийм штэ. Тий, ер нь бол тий. Гуугаа шиг. Тэр чинь бас ингээ хүмүүсийн бас уушиг нэтер ачаалын хөнгөлж өгч байгаа юм шиг. <laughs> Төвдлөөс ярьж байгаа дөө. Тамхиа тэгэл яах вэ? Яг жаргал зовлонгоо хуваалцсан. Авчтай штэ. Мэн чам тусалж штэ ханда ойлгож байна шээ. Ийм болчих واخгүй. Нэг хайрцаг тамхины үн чинь гадуур зүгээр нэг гуанзанд ороо хоол идэхтэй адилхан болчих واخгүй. Тий штэ. Тэгэхээр тэгтээ барыг зарим оюутнууд гэж бодно шиг л штэ Сайн нэг хоёр бэлхий идэх үсвэлээр тамхи шаяагаад цаашаа тамхиад татаад явах уу. За загаж тамхи. Шааш. Тэ. Тамхиндээ үнэн хийж үзлээ. Тамхитай амар утгагүй те. Яг зөв бодож зөв хүнд юу нь юу гэдэг. Яг жоохгүй надад. Зүрэг тийм нэг манаралт тий. Надад бол яг ингээд нэг тайвширах нэг актив нэг тийм өр бүтээлтэй нэг хүнийг одоо нэг тий тамиг татснаар одоо нэг сайжирсан, <laughs> дээшсэн, дэвссэн юм бол байхгүй штэ. Нэг зүгээр нэг хасах юм байгаа штэ. Эрүүл мэндэд хасах. Гэтэ ингээд аль талаар ер нь Тэгээ яг зөөр нэг нэг нэг тамхи одоо зөөр нэг одоо нэг хоёр танихгүй хүн байж байгаа хоёлаа тамхилдаг бол тий. Тэр шууд оо тамхи байна уу гэж зөөр шууд ингэ тий харьцаа харьцаа эхэлж байгаа байхгүй тий. Эсвэл зөөр нэг тий нэг одоо нэг хийх юмгүй болгоод тамхи татчих жоохон боддог ч юм уу тий жоохон бодож байгаа л аа за за шууд жоохон бодож суух цаг олгодог ч юм уу. Зөөр тэр талаараа бусдаар бол 0 доо. Охтууд бол бас амар тамхинд орчихлоо шүү тий. Харин тийм ээ. Одоо миний мэддэг эмэгтэйч бүгд тамхитдаг гэсэн чи манай нэг зарим найзуудаа эргэтэй найзуудаас зарим тамхи татдаг шээ. Охтууд бас сонь шүү. Болтой харин мухан харагдахгүй те. Яа хараал хэлэхтэй байна. Өө тийм хараал хэлэхтэй. Амдаа мандаа гэдэг нэг охтууд байдаг те. Хөшөө. Тэр нэг шүү гэдэг охтууд. Тэр нэг гомо залуу шиг санагддаг шүү. Яг харилцаа уруу болоо гэж боддог шүү. Нэг те. Жохон лесби охин шиг үү. Нэг жохон юм налгнур залуучд байж те. Хөдөлгөөн хөдөлгөөн нэг уус цанс гомо юм шиг Хөшөөж нэг жоохон ингээд ингээд зогсчихгүй те. Жоохон ингээд зогсчих нэг алцаа те хүлээд илгээд зогсчихгүйч гэж хэлмээр те. Ингээд мингээд зогсоо шаачдаг. Яг нэг нэг өвдөг нь амар яг тий урагшаа нөгөөтг нь хоошоо те тэгшээсэн шээ те. Тэгснээр тгшаа юм хажууд шим шээ шээ те. Зүгээр эвгүй санагдаад. Мэж хаяа тийм зогсол төр зогсчихдээ шүү дээ. Яг тэ цогтгон гэж байна шүү дээ. Аа. Бүрээ өгцөө рекламдж байгаа юм шиг юм шиг байна Гүй нэг угаасаа бүр нэг яг гом омс зогсдог гэсэн нэрээд юм. Илүү л алц ингээд эртээ зогсож шүү шүү. Найрамдлын нөгөө нэг юм багш шүү. Яа, найрамдл найрамдл гэдэг би одоо найрамдл дээр нэг сүүлийн үед очсон багада очижсэн зүгээр. Тэгээ найрамдл чинь тийм нэг ариун ариун гоё хүүхдүүдийн туслан байха болчих юм шүү. Аа тэгэл хар тайм. Бавааны газар болсон юм шүү. Баваа маваа тэгэл тийм болсон юм шиг л шүү. Тийм анхаараач ээ. Хүүхдүүдээ явуулдаг газар таа бол л доо. Би л одоо том болоод хүүхдээ найрамдлын үнэ. Тэрийг одоо яаж анхаарах вэ? Чиний бодлоор одоо багш нар шүү дээ. Багш нарын яд ч нөгөө нэг юунд явуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Бүр багшаа бүр сайн бэлдэх хэрэгтэй. Багш нь өөрөө ийм чанга хатуу хүүхдүүдтэй ойлголцдог тийм хүн байж иж болно шүү дээ. Одоо security тал дээр айгүй хатуу, гисээр нэ хүүхдүүдтэйгээ харьцах тал дээр айгүй сайн. Тэгэхгүй бараг те нэг хитэ амарцсан жоохон Яг дэг журамтай л болох хэрэгтэй. Дэг журамтай л болох хэрэгтэй байхгүй юу? Гэхдээ бас нөгөө чөлөөт байдлын жоохон хадгалдаг те. Тийм бүр нэг дарангуйл болохгүй те. Жоохон жоохон. Эсвэл хонуулахтаа дээр дор онолдог юм шүү дээ. Аа. 10 жилийнхээ найрын төлөө бол амар хоорондоо шаалцчих малтал. Нэгнийх нь нэг бандийнх нь төрсө өдөр болсон чинь нөгөө охин за за төрсө өдөр чинь ингээ шаалх болж мал болсон. Йой. Гой бэлэг байгаас тээ. Тийм шүү дээ. Хоншортой охин. Бэлэг хонш дээр хоншортой. Тэр өхний ээж авт нь ээж авт нь авшин хахдаг шээ. Тэр охин зөвөрл хүүхдүүд төрсө өдрөөр зөв өөрийгөө бэлгэлээ шүү. Тээ. Одоо одоо найз нь ингээ бэлэг бэлдчих чадаагүй. И И Аашиг. Best best. Best Саша. Манай манай сонсогч нар бас гоё гоё шүү. Сонсогч нарыгаа магтчихъя. Нэг хилжил хэлтэй бас ханаа сонсчоод би ганцаарх нэг юм боддсон болов гэж бодсон чи. <laughs> Бид нар нэг порно морноны тухай ярьсан байхгүй. Тэгсэн чинь би ганцаархнаа тийм донтой байсан болов гэж бодсон ч үгүй юм байлээ гэж хэлэх шин. Порно юу? Хүмүүсийн нэг яг нэг ноутбукэн дээр хальцуухлаар нэг яг порно хэсэг шалгамар санагддаг. Албаар X-ийн дараад харж мараа шагаа. Мэдгүй. Ааха, ийм порно үздэг байна. Хоёр их наалдаа шаа. Зүгээр э, октод яг Стивүнтэй бүх юмаа үгүйсгсээр байгаа эргэлзээ төрлөө шаачдаг. Нэрээ гүздэг ч юм болов. Яг ясэмдэр амар үздэг шаацсан бай. Бүх охин үздэг шээ. Жинхэнэ чимээгүй уйгуу гараад ч огтод байгаа байхгүй. Би мэдэн штэ та нарыг. Одоо дотроо амир бодож байгаа нэг дараасаас нь. Хотлаа адлаа. Би өөрсөндөө битээ бодлоо ярил та. Мэдэн штэ. Одоо манайх манайхан чинь тэгээ ер нь бол аа ер нь болж байгаа ичимхий хүмүүс штэ. Монгол эмэгтэй ичимхий цэвэр ичимхий байдал итэр гэж байна те. Масаахан кофе уу? бүрэг ичимхий байдал гэтэр гэж шатдаг те. Монгол эмэгтэйн кофе уугаад гоё яад үс ирэгдэг үү? Сэргэн штт. Чалчаа болоо шааш штт те. <laughs> Чалчих гаш аваад байгаа юм чи. Би бүр ингээд үр ингээд савлаа шааш. Савлаа шааш. Оцгондог нэг туулаа шааш штт. Тэр нь тавьж байгаа туулааны бичлэг үзсэн үү? Хаш шааш. Төө. Нэг Facebook дээр ядлаа штт. Тэ. Facebook, Face, Face дээр юуста нэг над дээр үрж ирээ Face message ярангууд би нүрмгээр дургу үрдэж байна. <laughs> Яг нөө нэг яадаг те За яг нэг нэг дарим хүмүүс ялангуяа Монгол Орос хэл мэл үзэж байгаагүй яг тийм сургуулийн хүмүүс пег эфэр дуудаад F үсгийг пэгэр дууддаг те. Тий. Forno хэтэр гэж байна та. Тий. Биш амар. Тэнгүүтээ яг яг F үсгээр форум гэдэг үг юм те. Пормо өмсцсэн юм уу? Порм гэдэг гэж байна. Тэр нүр нэг лайтэ. Тэр доод чи энэд чинь битсэн. Dota тоглож байх нэг э, Windrunner гээд э, тэгээ Windrunner штэ салхиар гүөгч юм уу те. Зүгээр ягаад чи тэрийг Wind Runner болгоцсон байдаг шээ. Wind Runner. Гөө хамгийн анхнаасаа Wind тэ бүр элементарны уншилт нь Wind Runner ахгүй те. Аа. Wind Runner ч юм уу. Дүү унших. Тэр нь зүв байхгүй. Тэрийг бүр улам зөв унших гашаага Wind Runner дуудах гашаа. Wind Runner өнөр болоо шагаад буруу шүү дээ. Эхнийхаараа л уншилтаа. Тэр нөө нэг strength гэдэг шүү дээ. Тэрийн зэрэг strange гэдэр болгоо шаттай. Strange Баатар юм уу? <laughs> Тий, тий. Аглити юм уу? Тэр ч гэж. Тэг яг зүгээр жоон бахта би зүгээр ангийнхандаа хэлсэн л дээ нэг Chaos Knight гэдэг хүү яриад байдсан шүү дээ. Chaos Knight. Тэр чинь chaos аахгүй. Би зүгээр ангийнхандаа хэлж үзсэн аахгүй яг. Chaos. Нэг арай жоохон мэдлэг шаадсан те. Гэхдээ наадах чи өгшөн. Chaos те. Knight Knight биш те. Chaos Knight аахгүй гэсэн чи тэнийг юм уу те. Улам өөрөө дооглуулчдаг шээ. 10 жил чинь арзагнаал тэгэл нёгийг хийж эхлэнгүүт бүгд чихэж ягаад. 10 жил байна. Өөрөө барыг зүү мэлээ бурж. Геометр азана квадрат гэж шатсан чинь. Аа чи юу зэрхээ хэлтэн. Квадрат квадрат гэж тавдрат гэн үстэй стаун гэшээ. Яг нөгөө нэг Dragon 2-ыг Dragon 2 гэж <laughs> дууддаг. Тий, тий. Гэтэ яг хуу Chaos Knight гэж тухайн үед ярих нь үг нь зүв байсан бохгүй. Гэтэ манай ангийнхан бол зүгээр чи маяглсандаа гэсэн утгаар биш угаасаа мэдхгүй тэрэ наваа хийгээ шатсан бохох те тэр маяглж гин гэж утсан бохох те эсвэл зур буруу хэлж гин гэж буруу хэлж гин гэдэг утгаараа хинч мэддгөөс ихгүй юу энэ тамираг болохоор зүгээр яг маяглж гин гэж шаасан шүү те яг тэгсэн бол бас нэг өөр хэрэг те зөв дуудах гаш шагаад гэдэг те бүр уруу татах бүр нэг доош нь татчихийдик шээс те нэг нэгээ дээш харах гэдэг нөө нөхш тий яг л би дүүгээ надаас илүү болох гэдэг нь доош нь татдаг шиг шах. Нош шатсан дээ. Би тоглосон шүү саяхтай. Тамира тоглосон шүү. Аашах. Тэгээд чам дүр хэрэгжсэн. Зөв манд энэ танилцуулж үзсэн сүлдэн дүү мөгөө ярьж байна шээ. Би ер нь дүүдээр энэ бог зориулах гэсэн. Нэг юу хэлээ Монгол FM FM-ээр чинь тэгээд өгдөө юу лээ тэр дуу тэр дууг энэ хүн зохиол зориулж ийн гэсэн. Нөгөө энэ сонсдог юм болов уу та тэр FM. Тэр бүр залгаж хилдэг үстэй өөр. Үн тэнэг шатагтай. Та яг одоо FM сонсох боломжтой байна уу? Тэр гэж. Үгүй гэсэн. За та тэгвэл уцаа барьж байгаа гэж шиг бүр Тэгээ амар ядаргаатай юм уу? Уцаар нөө нэг микро юм уу спикер дээр навьчтай байт юм байна ш. Заавч дуугийн дуустал нь сонсуулн заяа. Яг уцаар нь Тэгээд тэнгуүтээ дуусгаад да тань таалагдсан уу тэр гэж бүр үний ядаргаатай шээ. Аяас Facebook нь үн тэнэг юм шатагтай байсан. За цөмөрөө одоо дахин нэг удаа Монголоо хятадаас илүү гэдгийг үзүүлье. Mongolia like хятад share гэшээгээ. <laughs> Йоо. Шаш. Би яг тиймэрхүү юмд шеэрлчмэр санагдаад чи дургуурээд. Нэг зара эсрэг шаа. Албуу та нар тий маа гин хогн тсэн. Тэгвэл тэгэл бага хүмүүс чамаа комментэр Гэхдээ ер нь share лайк өрөж уусаа дандаа лайк нь хамаагүй амархан их өгдөн шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор миний үзсэнээр Монгол нь лайк моошо хятад нь лайк э, Монгол нь share байсан аахгүй юу. Тэгсэн чинь share нь бар хамаагүй их Эсвэл хэдэн 30 хэдэн хүн лайк дарцсан чинь тэрийг нэг бүр 13 настай баг 12 морь настай охин зөрөө юу нэг скриншот дээр скриншот л авснаа. Хараал идсэн 37 хужаа гшиг. Юу. Эй. Яаж амар жоохоо хүмүүс болоо нэг өргөттэй нэг гшиг. Тэгээ баг ахтай би амар хожааныг үзээд гэсэн шүү дээ. Яг чи тэр чин үүснэ. Зөвөр яг тийм шууд тийм баг тийм нэг аа ээж суугаад ирсэн үү? Тийм расизм маягийн те арьс өнгөр ялгарлагтай адилхан тийм үзий адилт юм. Аахд би зөв мулааныг дүр үз гараал үзэх гэсэн чи имээ ууралж муурлаа. Чи Монголоо яаж ялгацсныг үзмээр байгаа юм. Чи шаал худлаа мудлаа. Дургу нэр шээ. Тэгээ байн зүгээр яг гадаад мадад бачхлаар байн зүгээр монголчуудтай харьцмаар санагдаад байдаг шүү дээ. Амар тэртэн хүмүүс ч те гадаад очихлоор манай монголчууд өөрсдөө бие биендээ заавал хутгалтах гашаа тэр болох гэж шагаад хутгалтаас гадна те тэгэл юм гуугаа альбста нөөтгөө өхгүй новширж новширж ягаад царайчлалаа. Тэгсэн чинь зүгээр манай нэг герман найз надаас миний яг чухал юм яг зээлдэг байхгүй те. Маргааш нь зүгээр надад тэр юмтай би дээрээс нь баг бэлэг өгөх гэж шагаад би үгүй аагүй зүгээр юм те. Чам нэгэл хэрэглүүлсэн шүү дээ. Нэг өдөр надад угаасаа хэрэггүйсэн. <laughs> Чухал юм байсан байхгүй да яах вэ? Э, тийм тал нэр байгаа шүү тийм. Ноутбук маузаар л хэлүүлэхгүй да. Би яг ноутбукэндээ хэнийг ч хүргэдэг байхгүй. AKA. Тэгээ яг зүгээр гоохтон. Тэг чинь манай зүгээр Монгол өрөөний зал хажуудлын залуу авчаа зүгээр тоглоот тий, дота тоглоот гэж авчаа хизээч оруулж өгдөг. Дээр нь өстө баахан цай маасгаад борц тий юм идсэн мэдсэн юм а дусаацсан байдаг шээ. За нэг жоохон цагаан толд мал болцсон тий. Зүгээр би амар дургуур шигээ тэр өстө тий эцгийн цагаан тусламж тийм Монгол тиймээс нутгийн хүн байх тусмаа чи арай илүү хандах хэрэгтэй шүү дээ тий тий зүгээр би зайл гэлж би монгол хүн ярих гэхэлэр замд өнөр ярмаар санагдаад тий Уу яг гадаад очихоор нэг жоохон би энд нэг итгэдэггүй ч юм уу наад э, би тэр сая лос анжелест очиход л тэгсэн нэг нэг э, яг тэнд амьдардаг нэг охинтой бас дэгийг охинтой <laughs> яг яасахгүй э, танилцаж битээр тог зүгээр надад ингээл хотмот үзүүлээл. Ямар ч тийм зэкс микс бол мэдэж болоог л дээ бас э, суух хэрэгтэй юм чи. Тэр өхөн болохоор зүгээр тэнд LED ингээд тийм модель зөдөл хийдэг зөө. Аазуудынхаа дунд нэгт орж марсан тийм лаг өх юм билээ. Гэтэ сонсч байл битээ бас л агших. Тэгээд тэгсэн чи би тэр өхнөөс асуусахгүй та нар ингээ элийн e монголчууд юу яад юм аа гэсэн чи бид нэр нийлдэг шдэг шээ. Монголчууд нь биенээсээ бараг зогтдаг шээ. Тэгээ Чикагод болохоор арай жоохон коллективтэй. Арай коллективтэй гэдэг ч юм. Манай яг Чикагод байсан л та. Гой шаадаг байсан. Наадам мадам баяр маяр ёслолоор цуглараад яд юм шиг юм те. Тэгвэл би гурван залуутай хамт амьдэрдэг байсан. Би яг гурван залуутай баг 2 жил хамт амьдэрхтэй өвс татаагүй өдрийг би цээжэр мэддэн шүү дээ. <laughs> Тийм зөөхөн үү? <laughs> Татаагүй өдрийг би цээжэр мэддэг те. Чикагод ч бас нэлийн юм уу хартай хүмүүс бол нэлийн байдаг л те. Бүгөх үү. Би би надад бол үнэхээр тохирдгоо байхгүй юу? Үннээ л хэлээ дээ. Зүгээр надад үнэхээр тохирдгүй. Шартаа шаачдаг байхгүй. Америкт бол нилээд үзсэн зүгээр үнэхээр би үнэхээр тэндээс таашаал авч үзээгүй. <laughs> Яасан сони. Архинаас бол үдэндээ үзсэн л дээ. Тэгээ <laughs> Тэ баг биш ээ. Угс надад архин гоё шат. Виза элэд очиход бол тэгэл яг юу мөн бол э, одоо энэ марихуана гэж яг энэ юг одоо ургамлыг бол яг тэр эмчилгээний тэр Тэ эмийн тэр одоо давуу талууд байна. Имчилгээний тэр давуу талууд нь ер нь бол ингээ хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээ тэрийг хүмүүс нь ч гэсэн ингээл одоо тий нойргүйдлийг одоо инсомниа гэж үүдэж штэ. Одоогийн 21 дэх зууны одоо бас нэлийн том баг өвчин шиг юм болчиход байгаа штэ. Тэр инсомниаг дарддаг одоо өвчин намдаадаг ч гэдэг юм. Тийм одоо нөө нэг тэр имчилгээний тийм чанарууд нь хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд одоо Америкийн бүр Колорадо мужид нэр чинь бүр 3 муж байгаа. Бүр 100% хүлэн зөвшөөрчихсөн тий. Шууд одоо зүгээр одоо арх тамхи шиг байна. Нэг унцаас дээшээ авч явж болохгүй, олон нийтийн газар татчихлахгүй. Юу юу гэсэн лээ. Заавал зөвшөөрөх дэлгүүрээс авна уу гэсэн. Тэд нар бол тийм тэгээд яг нэг тийм яг имийн сан шиг тийм дэлгүүрүүдээрээ ингээд яг тэр одоо төрөл бүрийн бүр тийм сорт тийм марихуананууд заяа. Тэнгүүтээ юм юм уу яг тийм тэрүүгээр юм жигнэгмэг хийч мэдсэн. Чихэр мэхэр хийцсэн. Зөөр муудаг юм газтай ундаа мунд болгоцсон. Бүр ян зүрээр ингээд төрлөөр нь ятсан. Тэнгүүтээ э, ер нь тийм тийм дэлгүүрт нь би орж үзсэн байхгүй. Тэгээд Монголд болохоор шүү дээ зүгээр нэг хүүхдүүд э, нэг тэ нэг төв аймагт ингээл юм юм түүж агаал цагдаа нарт баригдал тэгэл доотл 1.1 хэдэн жилмил аваал тэ хоригдол тэгэл тэ шоронд орсон хүн чинь гарч ирээд одоо ажил хийж чадахгүй тий ингээл буцааш оронд одоо барыг орох тэгээд тэр үнийг зүгээр Монгол улс алдчихж байгаа байхгүй яг үнийг хэлэхэд зүгээр л тийм потенциал хүн чинь тэгэл потенциал шүү дээ тий боломж одоо тэр хүн одоо амар сайн улстай хэрэгтэй хүн болж болно эсвэл зүгээр тэр хүнийг зүгээр шоо шоронд хориод ч юм уу тий тэр манайхан болохоор арай жоохон тийм одоо нэг мэдлэггүй зүгээр харанхуй бүдүүлэх талаас нь жоохон хандаад байгаа юм шиг санагдав. Ерөөсөө тэр нөө шинжлэх ухааны бүр нээлтүүд нээлч юм уу судалгаанууд одоо гаргаалаад тий тэр чин Э, янз бүрийн тийм давуу талтай гэдэг нэг дэлхийд аяра хүлэн зөвшөөрч байгаа яг л хоцрогдолтой байгаагийн л нэг шинжилтэй. Гэхдээ одоо яг ороод ирсэн нэр хар тамхинуудаас яг ялгаж мэддэм болов. Үнэхээр үнэхээр нэг цагтаа тий одоо юу гэдэг нэг хүүхд калаас саллалтанд явтай явах тий яг тэрийг мэдхүү Тэр л хамгийн эвгүй байхгүй. Тэгээ одоо яаж байгаа юм шиг үлээ. Тиймэрхүү юмнууд одоо хууль зохиолох байгууллага маань болгон тийм сургалт бол байдаг юм шиг үлээ. Тэрийг сайн явуулж иж тэгэхгүй одоо чинь манай нэг хөгшин ах хичнэр бол дэгдэж хар тамхи л бол хар тамхи. Удаагийг ямар мэддэг юм бөхлөр хар тамхи. Өгтө тэгэхээр нэг тийм бүр нэг тийм нэг хадны манга шиг юм болсон байна тий. Хар тамхи. Үгүй тэр чинь дээ мөөг хүртэл байж штэ. Америк тий. Тэгээ тэд нар болохоор яг манад анханасаа нэг тийм Тэ шууд нэг айдсан юм болцсон байхгүй. Тэр хүмүүсийн нэг айдаг те. Тий. Өө хард юм гэл нэг нэг л нэг тийм ойлгомжгүй юм байгаад байдаг те. Тэг дотор нь болохоор яг ингээд э, яг одоо яг англи хэлтэй хүмүүс нь одоо ингээд уншаад яг Google-ээр одоо хайгаад үзэх юм бол те. Жишээ марихуана одоо тэ мөөг одоо magic mushroom гэж тийм юунууд бол тийм тэрнээс болоод хүн үхээд байгаа тийм айхтар юм бол байхгүй байхгүй. Зүгээр яг хуу дээг ишгтэй татаж үзэл ингээл таалагдахгүй бол тэгэл тэг таалагдахгүй. Яг тийм л байх хэвээр байхгүй. Хүн хүн бол яг эрхчлөөтэй байх хэвээр шүү дээ, тэ. Энэ бид нар энд төрөй гэж төрөөгүй шүү дээ. Ингээд төрчөөд бид нар энэ биеэ удирдах болохгүй юм уу, тэ. Энэ бид бие бид нар биенийхээ эзэн байж болохгүй юм уу? Тэгээд тэр хүн одоо жишээ нь одоо амар биеинд хортой хар тамхи одоо хэрэгэл би бол тэгж л бодчих зүгээр яг э, жоохон юу н одоо бүх юм чөлөөтэй байх хэвээр зөв хүний сонголт те Зүгээр нэг засгийн газар одоо тэр засгийн газрын нэр нь төр нь ингээл хүмүүсээ нэг жоохон хөөхтүүчийг ингээл бүр тэг нэг юмнаас ингээл тэг юмнаас ингээл болиулаад яг зөвөр нэг нэг аав нэг аа хүн эцэг хүн хүүхдээ нэг хамгаалдаг шиг тийм сэтгэл байгаа л хэл та. Гэтэ яг нэг жоохон арай нэг харахуу бүдүүлэг хандаад байна. Тийм ер нь учрыг ойлгуулж те. Тэнгүүдээ шууд ингээд одоо нэг тийм учрыг ойлгож одоо энэ яг жихнээсээ тийм юу юм зөөр сүүл рүүгээ бүр тэр сэтгүүлчт мэтгүүлчт ингээд сонир мэдээлэлээр юм битж байгаа хүмүүсүүд нь бүр ингээ өөртөө ингээ зохиогоод заяа бүр зөв уран зохиол болцсон ерөөсөө нэг марихуана татаад татсны 3 дахь төвшөнд очихороо эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний шинжтэй болдог ажээ юм ажээ. Төөр нэг тийм Тэ тэрий чин Тийш тий. Дээрээс нь цагдаа одоо юу гэдэг мэдгүй хүмүүс зүгээр тийм мэрэгчлүүд байгаа шүү дээ. Өөрсдөө хэрэгжилж үзэх ёстой байхгүй яг үнэ хэлэхэд үнээр л яг мэрэгжилтэн болж ивэл те. Тийм шүү дээ. Яг ямар шин чанар агуулж ийн яг хүн ямар гэхдээ амар өөртөө анханасаа нөө нэг <clears throat> суур яг тийм хүмүүжлтэй л байгаа байхгүй те. Муу зүйлгээд батцсан. Тэгэхээр тэрнээсээ айцсан. Тэг яг мэдхгүй болохоор бүр ингээд айцсан те. Тийм. Гэхдээ одоо юу гэдэг сургалт одоо юу гэдэг харт амхинд орцсон хүнийг гаргая гэж бодлоо. Үнээр орцсон. Тийм. Хэрэгэл үтсүүн гарга гаргах гарах нь зүг биз дээ. Хэрэгж үзээгүй онцгой онолдоод байвал яг тухайн яг юу мэдэрснийг хийж мэдэхгүй байж тэр тал дээр нь ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Яг одоо нэг арх ууж үзээгүй нэг архичин үнийг одоо ойлгохгүй шүү дээ. Тий, нэгдүгээр тэр хоёрдугаар бас архины тэр цаад гоё амтыг мэдэхгүй. Тий, тэгээд <laughs> дээрэс нь бас энэ тэмцэж байгаа хүмүүсэндээ одоо юу гэдэг яаж байгаа шүү дээ. Одоо болиулах га мөрдөөд байгаа хүмүүс нь тэд нар бас мэдэх хэрэгтэй байхгүй тий. Өөрсдөө тэр үйлчлэг нь ямарыг мэдээд одоо энэ үйлчлэгэнд байгуу хаана байх хэвтэй те хаана хийж байгаа эднэрийг мэддэг болж явах хэвтэй үстэй. Дээрээс нь туршлага орж ирнэ. Тэгээд одоо юу гэдэг яг үндэ Монголд мөөг ин кармал явж ивэл хүн мэдхүү. Цагаан мөөгний саунд хийцэн те мөөг штэ наа чинь зутан чанахгүй явж ийн гээд. Яг ясам дээр гэртээр идээд зүр ташаач ивэл яах юм бэ? Мэдхгүй штэ. Балны дотор зүгээр айс хийцэн байл кристалл хийцэн байл энэ ч мэдхгүй штэ. Тэг штэ тэрнийг та нар өөрсдөө судлаад мундаг болчоод хайл та. Тэгээд тэр тал дээр ажиллахгүй жижил ерөөсөө энийг ярьдаг нь арт тамхи. Арт тамхи. Дотроо тэр чинь нэг олон янз. Тэд нар чинь одоо яг тийм тойрогт орсон ерөөсөө тойрогоосоо гарч чадахгүй. Яг л яг жоохон тийм арай нэг шинжлэх ухааны арай нэг тийм тэ нэг объектив те объектив маягаар ингэж хандахгүй л хитрхи сэтгэл хөдлөлөөр хандаад байгаа байхгүй те Яг тэр одоо энэ улс төрчтөн бүр дэрэн дээр нь тоглоо сурцсан. Тэр нэг харт амх гэж нэг зүгээр нэг нийгмийн дайсан. Оосо ямар ч нийгэм дайсан байх хэрэгтэй гэж аахгүй. Тэгээ тэр дайсныг нь дарддаг тийм баатар хүн одоо тэр одоо нэг популизм гэдэг чинь тийм олонхын санал дээр тоглож тийм хүмүүс таалагдж амьдэрдэг. Нэг тиймэрхүү юм бас тодорхой хэмжээнд явж л байгаа. Гэтэ аа яг одоо шинэ бид нар э, яг бид нар шиг юм бас бодолтой залуучууд Монголд бас байгаа л хэлтэй. Энэ бол яг э, одоо хууль нь надад бол хатуудсан л юм шиг санагддаг. Одоо зөв Монголын хатуу гэдгээс илүү жоохон буруу юм болов. Зүгээр ойлгохдохгүй. Тэгээ анханасаа зөв ойлгоогүй тэгээд юм амар зөв тэр хүн одоо амар гемт хэрэг хийсэн хүнтэй адилтгаад тэгэл одоо нэг хүн хүчинтсэн хүн э, хүнтэй нэг шоронд зүгээр нэг Тэ ямар ч гим хийгээгөө зүгээр л гэртээ үүс татсан ч юм уу те. Тим хүн хоёр ингээд цог нэг шоронд одоо гэтээ нэг шоронд төшөлтэй зүгээр те. Адилхан ингээд яг ял хийт тийм адилхан одоо тийм хохирол учруулсан юм шиг ингээд яг ял идэлж байгаа байхгүй. Тийм шүү. Тэгэхээр энэ нэг тэр тэр болохоор яг анханасаа буруу л энэ бол яг ийм байдлаар одоо үргэлжлүүлж юу болох гоо хаа. Тэгэхээр цааштай. Гэхдээ хүмүүс бас айдаг юм билээ. Иймэрхүү юм ярихаасаа. Тий. Яага ярьж. Ягт боогдож болохгүй тий. Ер нь бол ярих хэвээр сэдвүүдээ нэг ер нь хамгийн их ярих хэвээр. Ер нь би бас яг удаг их сургуулиудаар эднийг тий юу гэдэг харт амхны нөлөө мөлөөг нэг лекц ордог юм бахтай тий. Тийм лекц ер нь хийж болно шүү дээ. Тий. Одоо хэдүүлээ. Одоо юу гэдэг тий. За заавалч хэдүүлээ чаашаа. Би бол жоохон тэр тал дээр. Харин тий ядаж хүмүүст ойлгохгүй болохгүй шүү гэдэг талаас нь их одоо юу гэдэг хар тамхиал тас ингээл ерөөс хар бараа юм гэдэг ойлголтоос гадна зүгээр ийм болдгүй юм шүү те яг хэвээ Монгол хуулаараа хориотой ер нь ингээ болдгүй юм аа гэдэг утгаар нь арай мэдээл өгөх зорилго эргээр эргээр ингээд хаах хэрэгтэй байхгүй те би зөв мэдээлэл ер нь зөв нэг юм одоо ингээл баг бах чи ээж ав болохгүй болохгүй гэл нэг тийм юм юм ингээл хориглохоор ингээд бүр улам ингээд те Тэгээд тэрийг бүр улам ингэж өмнөөс нь тэмцмээр санагддаг шүү дээ. Тэгээд жоох яг тийм тэм яг тийм яг э, юм л яваад байгаа байхгүй. Тэгээд яг нөө нэг анханасаа одоо нэг тийм үлгэр зохиоцсон тий. Тэр тэрэнд ингээ хүмүүс нь итгэцэн болохоор яг тэрнээс одоо буцхаасаа бантаад байгаа байхгүй тий. Бантах болохоор одоо тий. За за тоглосон юм аа энэ тийм амар бишээсэн юм аа гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Одоо нэгэн тал банталтын яг тэр юунд орцсон. Нэр цэрэл шааж байгаа л Тиймэрхүү юмыг одоо нэг бас яг жоохон хүмүүст мэдээл олох хэрэгтэй. Нэг сонин харин тэгээд тэр хар тэм хүү одоо одоо би илбиг хэрэглээл өвс гэж ойлгоод байна тийм маривана тийм канабис байгаа шүү дээ. Тийм. Тэрэн дээрээ ийм амар хяналт тавихгүй байгаа юм байж зүгээр арх Айгаа тийм одоо ингэж хатуу байж архин дээр яг хатуу байж тахгүй. Тэр чинь бол яг амар тийм 10 жилийн хүүхдүүд арх уугаад шүү дээ тий. 10 жилийн хүүхдүүд арх уугаад өнөөдөр согтоод шүү дээ. Тэрийгэ болиул та тань. Чадахгүй байж хүмүүс арх очоо хүн алаад шүү дээ. Тэрэн тий. Тэрийгэ чадахгүй байж зүгээр шал өөр юм дээр зодол хүүхдүүдээ даа зурдаал. Тэрэн тий тэгцэн мөртлөө өөр юм дээр бүр анхаарал шагаа тий. Улам ингэ тоглолт хийж байгаа. Тий. Тэгэхээр э, архитэ тууштай тэмцэлтэй чадахгүй шүү дээ та нарыг нэг хэлгээд чадж байгаа нэгнээ зүгээр бараг зүгээр яг өвнийг өсгөж мөсгөж л гэдэг. Тийм цааш. Үнийг өсгөнгүүд улам нөгөө хүмүүс нь өстэй улам архи авах гэдэг ядуураа шагаа цоглуулаа шээ. Эсвэл зүгээр яг хямдхан нөгөө нэг амар чанаргүй чанаргүй архи авч яваад Азийн чана аашаач тэгэхээр. Тэгэж нэг Азийн чана гэж балаа тэрөөдө захирал мэрэгэн тэнийг байсан юм бах та. Үгүй тэгэл ман Гүү гүү. Чадваргүй тэгэл. Нэг хамаад нүрж ирээ бараг тэгсэн юм шүү. Өө баг ялгаагүй шүү дээ. Спирт бол спирт зүгээр хийж дээ. Мөнгө мөнгө олон спиртгээ бүр хортоо спирт чадсан. Гүг харин яг хөтэ нэг спирт э, нэг дүүгээ баг спиртэнд явуулсан юм шүү. Эсвэл нэг дүүн жоохон мэдлэг муутай тэгж утсан юм шүү. Тоолтой спирт нь явуулсан. Спирт бол спирт ялгаа واخхгүй бистэ хичээлтэй гэдгсэн чинь ах нь ядахта архины стандартаа мэддэг ч байсан мөнгөө ч жоохон мөнгөтэй зүгээр архиар тоглоё гэж бодсон юм шиг юм шиг мөнгө ийгээ. Мөнгө бизнес ийгээ. Тэ. Тэнгүүтээ жоохон стандартын нэг нэг нэг зуурдаг нөхрөг яагаал те. Яаж ч яг тухайн үед нөө үйлдвэрийн жигдрэлд орсон тэр хүн нэг шаардлага болсон те. Хин брэйн Азийн чам. Спиртийн ямар ч нэг 10 литр ингээд нэг зэв нэр юм шиг. Тэнгүүтээ нөгөө спиртийн аягуул хольж яа тэгээ буруудаа шатсан юм шиг. Би тэгж ойлгоод шүү дээ. Яг л нэг мэдлэггүйгээс болоод <laughs> тэгээ хийгээд баг хүний амьд хүрсэн гэж ойлгоод шүү дээ. Хэвста. Тэгэхээр ингээл яг э, нөгөө 4 14-нд яаж хад ямар хүмүүс байсан бэ гэдэг нь сонирм байгаа байхгүй. Үнээр архин донтогчд байсан эсвэл зүгээр баяр ёслолоо шаардлагад өгцөн үү? Тийм шүү дээ. Цагаан сар магаан сараар зүгээр ууж аал өгцөн гэсэн. Харин тэгвэл үнээр харамсалтай байгаа байхгүй. Үнээр архичин те <laughs> он гараал өглөөс ирсэн чи ах нь өгцөө өөр сохоролцоо гэдэг шээ. Бүр нэг охин бас аавгаа яриад шүү дээ. Манай аав нэг уудгүй байсан зүгээр ингээд юугэр тий. Амар харамсалтай байсан. Хутгаа архиусан чи аадсан ч анаа хэсэг шээ. Гэхдээ үнээр харамсалтай байсан тий. Тэрний хідэн 2 3 хідэн ч хүн байсан хідэн дуракаас болоод ингээд тийм юм болсон байгаа байхгүй. Зүр мөнгө олох гэж шахаад байсан таа. Мөнгөтэй олох гэж. Мөнгийг л яг чухалчлал тэгэл бусад юм стандарт мандарт хамаагүй гээл те. Яг тийм замбрааг үл юм л та. Иймэрхүү юмнуудыг анханаас нь яг зэгцэнд нь оруулж яг стандартын дагуу бүх юм стандарт. Яг ингээд Америк юу нэг Канадын юу юу л үүтэй нэг тийм компани Монголд нөгөө нэг одоо юм уул уурхаан салбарт ажилладаг тийм компани хурж ирээд тэгээ Монгол ажилчтайгаа ингэ цоглуулад тэнгуүтэй юм аюулгүй үүднээс тэгээ ингээ бүгд хүн болгоно гэдэг юм сургалт явуулдаг гинэ. Тэгээ ажилчдаа Монгол ажилчдыг авчираад яаж алах зүв барих тухай ингээ заасан юм байна л та. Чи монголчууд бүр инээлж минэлтэй зашаалт маалтай тэгж мэгдсэн гэж аахгүй. Тэгэхээр ингээ яг тий яг safety first гэдэг чинь тий аюулгүй байдлыг яг ханх яг анханаас нь бүх юмыг зөв хийх яг тийм байхгүй хүн болгон монголчлол тий юм юм аа өөрөө дасч мусж байгаа л тогон цохилж. <laughs> Гэтэ тэгэл нэг тийм тэрийг сэргэлэн чих юм уу? Яг тэрэн дээр жоохон нэг бас жоохон инээд хүрхэл байх л та. Гэхдээ тэр компани бас зүг бохгүй те. Дараа нь өөртөө хариуцлага үлээх шүү. Бид нар зааж өгсөн шүү. Тэр хүн яг хурууга тас цогцсон. <laughs> Охин шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бид нар зохиогоо үүднээс бүх юм хангасан шүү дээ. Тийм. Яг бүх юм ингээ хангацж байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэгэхээр яг алдаа гарах юугаа багасгаал тэгэл Тийм хүн яг одоо хүнээс шалтгааллах. Тийм. Тэгээ хүн ч гэсэн өөрөө сүйд нь хариуцлагатай алах. Одоо юу гэдэг нь те одоо юу гэдэг нь чи бид гур одоо ингээм хамт тийм ажил хийдэг байж байгаа одоо нэг нь би ч юм уу те гараа тасралтал алахар зөгч л дөө. Тэгвэл тоо тэгвэл тоо зүгээр амар шат. Гараа чи хуруугаа те бяцартал Эс тоо хоёр дараа нь бодно үсттэй. Өгөө <laughs> хамгийн гол нь тэгсэн чинь нөгөө нөгөө компани те бид нар та нарт зааж өгсөн шүү дээ ямар ч нөхөн олгон төлбөр байхгүй махгүй гэсэн бол тоо хоёр дараа нь амар нэхур ажиллана үсттэй. Тийм шүү дээ. Энд үстэй ингээ гараа хуруугаа бяц шаагаад тэгээд төлбөр ч олохгүй зүгээр хог дээр үсрэх юм байна. Тийм чинь жоохон нэхур шаагаад. Тийм стандарт гэдэг юм Монгол тэр нь бас жоохон дутмаг л үүд юм лээ. Тэгээ өөртөө стандартаа ингээ яг шинээр бас яг би тэр Монголын тэр стандарт ядаг хүмүүсүүдийг муулж байгаа хэвшилтэй. Тэд нар бас хичээж ажилтдаг л хахтай ажилтаа сэтгэл сэтгэлтэй сайхан сэтгэлтэй байдаг л хаа. Гэтэ гэтэ зүгээр гадаадын стандартыг л оруулаад ирчдэг л зөв жоохон хуулаад те. Яг Монгол Монгол хөрсөндөө буулгаж байгаад яг Монгол хүний зүгээс те одоо яг энэ өөртөө орчноос харж байгаад яахгүй те. Зөв э, гадаадын юм шууд хуулаад тийм хоёрдогч сэтгэлгээ Тэгэхгүй хэдүүлээ нэгдэг сэтгэлгээтэй. Төрөн бас дурдсан шүү дээ тий. Одоо юу гэдэг юм. Гэр бүл нь үнэхээр тийм асуудалтай байх. Заавал одоо iPhone барих шаардлага байхгүй шүү дээ тий. Тиймэрхүү юм дээрээс жоохон анхаараа тий. Чиний толгойч нь үнэлэгдэн үхээс яваанда тий. Чи тэр өөрийнхөө толгоогоор тэр тэр өөрийнхөө мөнгийг олоод тэр iPhone-оо барьж сэтгэл хангалт нь ханамж авна үхээс материализм. Тийм материализм аа гэж өөрөө л хангах үндсээ тавихгүй бол үнэхээр аав ээж чинь чиний өмнөөс амьдраад байгаа хүмүүс биш шүү дээ тий. Чи төрцөн чамаг үдий зэрэгтэй ингээд өсгцэн. Тий. Одоо чиний толгой мэдэх асуудал шүү дээ Манай монголчуудын ганц нэг бас дутагдтал нь тэр байхгүй юу? Хүүхдүүдээс салдгүй. Хүүхдүүд нь ч ээж аваас салдгүй. Аа нөө нэг өөр өчсөн ч гэсэн бүр амар зууралдаастай явдаг байхгүй юу? Жохон дэрийгэ болчихсон тий. Хамт амьдраад одоо яг ясам дээр би 21 хүрчээд ээж авах гэртэл амьдарч явах. Би зүгээр гараад зайлах хэрэгтэй юм байхгүй юу? Яг үнийг хэлэхэд. Барууны орноо ч тэгдэм шүү. Тэгвэл би хандлаа шүү дээ. Одоо би ээж авах гэдэг үнэхээр би ажил хийгээд цалин авч ин би тэгснээ хамгийн амар нь гэрээсээ өчөж хоол иддэг те. Өдөр яг өөрийнхөө нэг хоолыг зохицуулдаг. Тэгснээ өглөө орой гарахтаа би гэрээсээ хоол. Өглөө хоол идчихэд орой харахтаа гэрээ гэртээ хоол иддэг. Гэтэ ээж аав санаа ш бас миний хөөч одоо. Тийм л дээ. Хаяа дуудаад те хоолч хэвчээ. Гэхдээ зүгээр ингэж амар зурлах хэсэг байхгүй юу? нэг тэр тэг болох. Яг хад зуурл зуурлж байгааг эсвэл зөв ашиглах хэрэгтэй байхгүй те. Би гэлтэй одоо 25 бултлын амьдрын тэр хоорондоо мөнгө хийх хэрэгтэй. Мөнгөөрөө би байр төрөслөн эсвэл байр аавч гэдэг юм те. Байр байрны урьдчилгаа. Ингиж хурдан сэтгэх. Тэгэхгүй нөгөө Монголч 25 хүрчээл гэртээ сууддаг гэсэн байдаг шүү дээ. Салангаараа юу хийдэг үнэ хитэ охин эргүүлдэг. Машинда обоч яадаг. Нөгөө машин яж даав гэж наваад гэсэн байдаг шүү дээ те. Санаа зовмор Тэгснээр зүгээр iPhone мөн хийшээл гоё штэ гэж яах. Би худлаа юм шин. Гэр ороол ороол. Нүүрлүүн зүгээр юм шидчмэр машинаар амбад амбад бүр амар машинаар чимэглэн дэвс та. Харин дээ. Амьдрал нь тэгснэ зүр хог шатс. Зүгээр чи яг бизнес чам юу байгаа нэ юу байхгүй. Хашаа дотор тав тал үйддэг шээс. <laughs> Бараг л тийм болчих гээд байгаа хөөхтэй. Зүгээр юу ч хөө өөрөө хим химлээ мэдрэх хэрэгтэй шүү дээ. Өөчн дээр нэг гэр орол моролны амар байшин байшин бүх юмаа зарсан зүгээр машин авч гой машин авч авсан юм байна. Тэгээ зарим нэг хөдөөнөөс тэгдэг гэж байгаа байхгүй. Зүгээр хотод орж ирээл нэг зайсан 3 өрөө байр авал 5 200 авал тэгэл мөнгө өлчдөг гэж байгаа юм. Зарим нэг малчд малч хүмүүс. Тийм сонголт хийсэн ганц хоёр хүн байдаг гэсэн шүү. Тийм багт шаттай. Тийм багт шаагаад 200 таа нөгөө зайсангийн 3 3. Яг баян баян санарын багт шаас. Нэг тийм авснаа тэгэл идэх юм байдаг шээс. Би нэг арай сүүлд нэг сонссон байхгүй. Тэгсэн чинь тэрэн дээр юу гэсэн хэрэг ингээд нэрийг нэг хүмүүс хүн ярьсан л да юу гэсэн хэрэг ингээд хэрвээ ингээд хүнд ингээд Европ хүнд ингээд 100 сая доллар доллар авах юм бол Европ ямар сонголт хийдэг вөхөр 40 мянгаар нь машин аваад 60 мянгаар банкд ичдэг нэ. Тэгэхээр Америк хүн яаж сэтгэдэг вөхөр 50 мянгаар нь машин аваад 50 мянгаар банкд ичдэг. За Монгол хүний сэтгэлгээнд яаж буудаг вөхөр 100 мянган доллар дээр 50 мянган доллар нэмж зээлээд машин авчдаг гинэ. <laughs> Яг годаг нэг жоохон бүр нэмж өрөнд орж чийц те. Заавал зүгээр нэг машин лондохын төлөө те. Тэгээд ингээд бүх асуудал яадаг гэснээр маа багш нэгжэл машин Монгол машин хамгийн их Ямар үед нэм джип нэм аяг том том машинууд аяг зарагддаг бай гэсэн чинь наадам тэгээ цагаансаар явъя Уяр л машинад амар зарагддаг. Нутаг мутагтай амар том машинтай юм шиг харагддаг. Э, тэгээ авчингуудаа буцаа зарчдаг. Сваг. Саяхан ч баахан нөгөө сумууд 90 жил яваа болсон шүү дээ, тэ. Тэр үеэр ч мөр айгүй их тийм джип зарагдсан гэж л шүү дээ. Хүмүүс нутагдаа отогтой ингээ джип он чанга харагдаа шүү. <laughs> Яа буцаж ярээд машина зараад Excel-ээр гардаг гэсэн. <laughs> Амар алдах шаттай тэр ордог. Prius руу орол. Зүгээр үзэх гэж зүгээр харагдах тал хамгийн чухал шаттай зүгээр өөр хүн өөрийг нь яг яаж бодож гин үү тэр амар чухал шат. Гэтэ яаж тэр тэрийг аяга зүгээр бодохгүй зүгээр гой машинтайгаараа харагдангуудаа амар өөрийгөө аяга мундаг гэж бодог харагдаж гин гэж бод. Тэр нэр аяга жоохон буруу шүү. Нэг чөөхөн байж болохгүй л тээ. Нэг хэсэг хүмүүс ядж штт. Би Монгол гэж бүр амар шаадаг. Монголоор бүр арай хитрхи бахархаа шагаад байдаг. Дэлгүүтээ хамгийн энгөөг хамгийн инээдтэй миний харсан юм те. Нэг бистэ зүгээр над төрж ирэл Монгол гэдэг би зүгээр хэлсэн байхгүй те. Би жоохон Монголдо ингээ нэг жоохон сэтгэл хангалуун бос байдгаа те. Гадаад нэг гадаадын улсад зүгээр төрцөн байсан бол зүгээр би санд бодлоо илэрхийлж байгаа шүү дээ. Гадаадын улсад төрөө те. Манай улс ингээ амар нийгэмссэн байсан бол би яаж гадны нэг өөр ирэх хэ те. Бахархалтайгаар те. Манай хотыг үүз те танаа улсад байхгүй юмтэй шүүгээ нэг өнгөрч. Тэгээ Монголд бол бас нэг тийм цөөхөн байдаг байхгүй гэсэн чинь. Чи баг Монголоо мууллаас уулаг амар өстө манай Монгол зонгол би Монгол чи би Монгол хүн байж болохгүй болохгүй гэсэн гарангуутаа өстө тамигдгийн шиг няслаад шүлсээ ичдэг шээц. Чамруу юу? Гөө зүгээр газар хог мөгөө аяшаад. Тийм л Монгол амар сэтгэлгэдэм бол зүгээр хогоо те үнс мүсээ амар гоё шахах хэвчээ. Тэг чи гадны иргэн зүгээр гадны иргэн Монголд ирэхлээр мэднэ үстэ. Үнсээ бүр э, баг өөр юм дээр хайж байгаа японочдод ялангуяа. Тэгж яагаад бүр хогийн савнд ачи хайдсан ш тогмогоо. Хүм манай Монгол иргэдэнд бүр тэр хүмүүсээс Монгол жонгол амар орилж орилж цээжээ балбжсэн. Цээжээ балбжсэн тий. Хамгийн тэнэг юм тэр хүмүүс хамаагүй нийгэмсцэн ил Монгол хүний Монголын газар нутгийг хайрлаж шагаад байна. Тий. Би зүгээр яг тийм хүмүүсийг нүрэн нүрэн алгачихсан санагдаад. Чи юу хуцаад байгаа зайл тий. Хогч яаж байгаа юм те. Чи хог аваа. Эх оронд эх оронд хайртай шатс те. Тэгсэн хамгийн хожаа нарыг алах гэж те. Хожаа хожаа байлгачдыг ална болно. Та нар тэр нэг бас нэг тийм үнцэрхэг нэг бүлгэмүүд өгдөө штэ те. Тий. Тэд нэр нэг нэг Вьетнам засварын газар очиод нэг хэдэн вьетнамуудыг зодж байгаа бичлэг би үзэн ямар муухай юм бэ вста. Үнэхээр муухай санагдсан. Бага бахта би нэг хүмүүн дээрлэх үлдсэн яг яг тийм мэдрэмж төрчихсөн шатсан вста. Бүр нэг үнэхээр бүр нэг гомдмоор шатсан. Харин тэр хүмүүс яасан? Тэр хүмүүс Монголд ингээл ажиллаж л байгаа шүү дээ. Тэ тэгсэн чинь очивол яг тэр жоох нэг тийм зөрчил мөрчил бас гаргасан л юм шиг үлээ. Гэтэ жоох вьетнамууд айгүй их амар их ашиг болоод идэг гэсэн Монголоос гэхдээ. Тэр тэгэл амар дургу. Гэхдээ тэд нар чинь тэгэл ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм л дээ. Би тэгтээ зүгээр тэрний тэр тийм шалтгаанаар зүр додож байгаа байхгүй тэд нар. Тийм. Монголоос мөнгө авлаа гэсэн тэр тэр бол зүгээр л зүгээр Вьетнам сулд оройл чанар байхгүй тий. Вьетнам засвартай биш Монгол засвартай очиж засууж болно шүү дээ. Яагаад чадахгүй байгаа. Яагаад заавал вьетнамуудаар засуулаад байгаа өөрсдөө тий. Вьетнамууд сайн л засч ин гэсэн үгтэй тий тэр чинь. Дээрээс нь нэг хятадуудыг үзээ ядаад байдаг. Тэгвэл хятад юм авахаа болчих юм үнийг л гоё тий. Хятадыг үзээ яддаг бол тэрийг ерөөс авахаа болчих. Чадахгүй ээжиж битээ хятадуудыг үзээ яа тий. Өмөрж байгаа юм биш шүү. Зүгээр өрөвдөлтөй байдлыг нь хэлж байна те. Өмсөж байгаа юм чи made in China. Made in Korea авч болно шүү те. Э, made in Italy авч болно шүү те. Чадахгүй гэж битий тэгэлдэ. Гоо пүүз нь хятад үйлдвэрлэгдсэн, оймс нь хятад. <laughs> Тэгснэ идж байгаа будаа нь хятадх те. Бараг л ногоо нь хятадх олчингуудаа зүгээр ганц том баадаг юм нэ. Хятад үхсэн юугаа чаддیں۔ Энд чи хятадуудын зүгээр та нар Бээжин Шанхай ороод үзээрэй те. Гүүр барьсан гүүр мөрн үнэхээр тэр агуу инженерүүд байна штэ. Тэр би хувь хувь тэр инженер дээр нэрж байгаа шүү дээ. Тэрийг барилдсан. Хятад хүн гэдэг утгаар нь биш. Тэр хүний потенциал тийм сайн байна шүү дээ. Гүүр өрцөн. Тэг чинь Монголд нэг гүүрээ барих гэж яаж байгаа юм. Я барьсан гүүр чи хаана байгаа нэ? Японочдоор барь. Японочдоор барилж барилаа нонгоо шагаад. Нөгөөдөл нь зүгээр манай баг бүх гүүрнүүдийг гадаадууд барьж өгсөн юм шиг. Баталгаа хийж өгч. Эвтав нэг өөрөө чи хятадууд барьж өгсөн шүү. Тэгчээд яагаад та нар томроод байгаа юм бэ те? Чаддаг болчоод том шайл та те. Чадахгүй жиж нэг амар том биз даруу те. Амин чадцсан биз даруу тэнэгтэх амар тэнэг штт нөө манай 10 жил найрамдлаас өрчөөд явж байгаа зур хитэн байр нэг барилгачд байсан аахгүй юу. Бид нар л муухай хараашаагаа түр. Миний нэг хамгийн ар зогсон охин мөхөнд л янхан махан гэж хааж байгаа. Тэг тэг тэгж маар муухай харсан. Бид нар жоохон чинэлэг мэнэлэг урд нь харагдсан байсан. Тэгээ явчаад цаашаа гавцсан чи маа найз зур мангар болоос чулуу шидсэн шаачсан. Аз болж яг уцаараа ингээ ярьж хат нэг уц руу нонсон л да. Толгоон болгоор яг ондохын таа. Тэстэ өөр. Яг тэдний бол Монгол барилгач зүгээр. Бид нар л арьж хатаа амар муухай харж марцсан аахгүй. Гэсэн чи яг тань ягаа гэсэн гэж наахт нөө бодвол авилгачдын хүүхдүүд мөхтөө баян би стандар мэс стандар гэдэг. Тэгэл гэсэн хаалтаа. Тэгэхэр зүр амар тэнэг байгаа зэрэг тэр яах вэ? Сүүлийн үед бас нөгөө нэг одоо яг одоо хөдөлгөөн мөдлөн гэсэн чинь тэр шиг адилхан нөгөө нэг анх одоо нэг цөөх хийдэг хөдөлгөөн байдаг гэсэн яг хятадуудаа яг тэмцэж юмцдаг. Нэг даяар Монгол Монгол гэл яг тэднийг дагаад бас нэг амар худлаа стандар амар болчихсон. Хоргом бас нэг тийм. Тэгээ давхар тэр яг доор нь ингээд амираад зүгээр нэг жоохон мөнгө төгөр ингээл энэ тентээс зөвөр хулгайнууд зүгээр яг зүгээр яг ажилгүйрээ ч гэдэм зүгээр л амар ингээ харгаар мөнгө олох тэгэл яг тэр байгаа хүмүүс нь харгаар дандаа тийм амар ажилгүй байрэн те харвас нэг хүмүүс байдаг штэ асуудал хайсан байна асуудал хайгаад нэг те соринда үрдэг гэртээ шагаад одоо нэг гараад нэг явахтай нэг багдаа нэг адамал гээд үтцсэн те тий та хоёр явах ч юм уу за за За мен э, тэгэл ингэцгийч одоо бас дуусгах та хоёр Тэгвэл ярилж ярьж байгаа л байхгүй. За тамира бэлгээ хоёр явлаа. Бэлгээ маш удаан хугацаанд уцаараа тоглосны эцтэй. Хөдөлгөөнүүд амар лалрын те амар худлаа те. Яг онцгой шаттай ярина. Тийм, жигнэсээ яг одоо мэдхгүй яг тийм нэг сонин дээрлэхүү маягаар бол нэг хөрдөнд төрөхгүй л баг. Тийм нэг ялчгууд сонь сонь гэдэг чи тийм хүмүүс. Гэтэ яг тийм байх нь зүйл бах л да. Бас нэг те одоо юу гэдэг тэгэхгүй бол нэг хятадууд нь хим химлээ алдвал бас хэцүү бахал та одоо юу гэдэг давраа шаач нэг дээрлэгчэнгүүтээ дахиж оо болд юм байна гэд тэрийг мэдрүүлээд аа гэхдээ тэрийг бол зүгээр тэр хөдөл одоо яг тэдний ер нь хийх юм биш байхгүй юу зэг юм дээр цагдаа нар тэ хөөлчд нэг хуулийн байгаас бол биш хууль нь л амар чанга иргэнийхээ төлөө л байх хэвээр одоо жишээ нь хятад бол шууд гэж байгаа хятад иргэнээ төрүүлж өмөрж байгаа байхгүй те тэгэд манай Монголын зарим нэг цагдаа нар нэг гадаад хүн харахаар нэг жоохон долгондог тал байдаг те. Мөнгө харагдаж шаачдаг. Тэр мөнгөндөө байдаг юм эсвэл гэхдээ одоо Монголын цагдаа нар байна, эмчнэр байна, ийм үйлчлэгээний байгууллагын хүмүүсийг хэдэ яаж сайжруулах юм бэ? Тэгсэн эмчнэр нь гэсэн чинь зүгээр ангаахтаа 6 жил сураад, 2 жил дагалдан яваад, нөгөө 2 жил өрхийн имлэг дээр байж байгаа. Тэгээд баг гайгүй имлэгт очт юм шүү. Яг очингуудаа яг олигтой ч юм ийдгүй юм шиг бас. Нөгөө удаа ажилцсан хамт дээр дорн ороод. Бараг 10 жил ингэж явж явж ирсэн хамгийн тэнэг нь тим хийхлэр чинь тэгэнгүүтээ цалин нь юу байгаа юм бэ те? Тийм болохоор сайжрах хэрэгтэй. Ийм ч байх ямар ч шаардлагагүй дэр. Тэг чи гадаадын хамгийн сайн сайн мэрэгч үзэл хуульч байгаа заяа. Ийм ч байгаа заяа. Багш байгаа. Багш нь сайн залинтай байж иж өрсөлдөөн гарч ирж штэ. Хүн багш болох гэж мөрөөддөг те. Тэгжиж мундаг багш гарч ирж штэ. Тэгэхгүй зүгээр үнэхээр одоо багшийн одоо нэг үнэхээр хэцүү дээ. Нат цэвэрхэн байна уу? Яг буруугаар буруугаар ярихад нэг зодуулахгүй бол бас нэг болдгүй нэг хүүхдүүд гэж байдığım шиг байна те. Манай багш бол нөгөө зодчдаг биз. Би тэгтээ жоохон бахта зоддохт амар хорсоо те өш өш өш санаж манаад байдаг байсан л та. Одоо одохт яах вэ? Тэгээ бусдын зодуулч лээсэн тэгээд. За зэгээд. Эхтээ бас зодох хэрэгтэй хөхтөд их шахахгүй те. Зодхоос илүү тэр чи зодохтой яг дүү зодох хэрэгтэй байх л та зөөр. Тий. Тий. Бүр нэг амар ууралсан өөрийнхөө баг цалинд стрессдсэн. <laughs> Тэрийг илэрхийлж. Манай нөө сургууль нэг орс сургууль гэдэгхгүй. Багш нар нь Монголд ирээд ингээд цал тий орс багш нар ирж Монголд ажиллаж байгаа шүү дээ гэрээгээр. Тэгээ ингээд яг ажиллаж ангуут нь тэр сургууль нь бас жоохон тийм чанга сургууль. Тэгээд ингээд дандаа торгодог заяа. Хүүхдүүд нь одоо нэг одоо нэг охин хумсаа будцсан бохом бол 2500-ын торгуулч гэдэг юм тий. Багш нь уу? Тий. Үгүй хүүхдийн торгодог. Тий. Тэгээ багш нь бас торгодог заяа. Ерөөс бүх юм ингээд тийм одоо мөнгөний юмар л дүгнэг дүүлцэн. Тийм мөнгөөр торохдаг. Тэгсэн чинь багш нар нь хурж ирээд одоо ангийнх нь хүүхдүүд нь ингээ муу сурсан суулж тий. Торгуулж байгаа байхгүй цалингаа асуулж байгаа байхгүй. Тэнгүүт шууд тэр багш нь багш нь цалингаа аваагүй тий. Тэнгүүт ингээ шууд тэр одоо уур нь тэр хүүхдүүд рүүгээ одоо дамжуулагддаг юм тий. Хүүхдүүд рүүгээ уурладаг. Тэгэл ингээл бүр ингээ дээрээсээ доошоо ингээ бүр юм дарамтны юм болчихж байгаа. Тийм шүү дээ. Бүгд би бинийг стресстүүлж байгаа. Тийм. Тэр багш чинь тэгэл яг нөгөө нэг болтын юунд орт жорм юунд орж байгаа байхгүй. Болтын гормонд орол бацдаг болвол тий данж мандаг чамаас олж би ингээд баг <laughs> цалиа авлаа гэж л бодож штэ өөр хязгаар. За зэдүүлэр нь баахан асуудал ярьчлаа таньих. Гэгээлэг юм ярьсангүй дээ ер нь гэж шиг. <laughs> Комеди ярих уу? За за түүд комеди ярэ те. Манай комедигаар хурж ирээрээ. <laughs> Тийм шүү дээ. Дэги болон би хануу идрод тэмүүгээ. Ер нь бол нэг тавуул алах шиг байна. Яг нэг зүгээр худлаа тэгээ арх дар сууж нэг байж ирснээс зүгээр хай комеди дээр их зүгээр санагддаг шин надаа. Тэр миний хувийн бодол шүү дээ. Би нэг өөрийн рекламада тий рекламцсандаа бол биш. Завай. Завай. Эдэ дэгдэд ууг нь тавтхын орой нэг шоудад эсвэл нэг Монголд нэг хийх юм сүлээд нэг аюу цөөхөн болцоод байгаа шүү дээ. Яг үндэ нэг найзуудтай нь юу хийх нэг газар пи уух тий эсвэл нэг кино үзэх э, эсвэл нэг одоо яг та жоохон актив активититэй хүмүүс энэ. Одоо яг нэг recreation гэж яддаг шүү дээ. Одоо нэг хүн зугаа гарах те. Тий яг заал авч болж гин, билар тоглож болж гин. Яг бүр нэг бүр нэг мундгууд те одоо юу гэдэг хөдөлгөөнтөнүүд нэг paint болмол те зорж ич тоглож мөглдөг. Тэрнээс гадна зүгээр яг комеди үзээрээ. Тийм комеди бол бас нэг шин ингээл төрлийн entertainment таалагжуулан таалагдахгүйжүүлэн та нар тэрийг өөрсдөө мэдэн те та нарт ойлгох тийм оо монголоор юу гэдэг юм бэ мэдэхгүй. Англиар бол sense of humor гэдэг те. Аа зөв нэ оо хошин мэдрэмж. Тийм хошин мэдрэмж гэх юм уу? Тий. Тий хошин мэдрэмж байвал ойлгох болов. Тэгээ бас зарим хүн амар имзгэр хүлээж авдаг те. Яг тэгэх тийм бид нар бидний талаас болохоор одоо жоохон жоохон ширүүн байж магадгүй те бид нар зөөр яг одоо хитрхи их албаов ярьж иж магадгүй гэхдээ бас тэрийг зөөр яг инээд бидний гол зорилго бол зүгээр л инээлэх шүү дээ. Тэгэж хүннийг нэг тэ нэг ингээд яач ингэж нэг тийм байдалд хийж дээ. Тийм байдалд оруулах нэг ингээд цочооч чиглөө. Тийм нэг юм байхгүй л тэгтээ нарийн хүмүүс бас жоохон худлаат тийм нэг залуучууд нэг охин найз охины хайжд мачд тэр жоохон худлаа тий инээж минэхгүй ч юм тий жоохон манайхан жоохон бие версийн юм тал ажиглагтаад тий. Одоо гоё задгаа тий задгаа ихлээр нэг хөгсчүүд нь жоохон шөмжлөх гэдэг байна. Тий. Задгаас итгэнэ гэдэг чинь ер нь зөв юм багхгүй юу? Гэхдээ зүгээр л задрах хэрэгтэй байхгүй тий. Одоо ямар ч ямар ч одоо нэг хязгаар байхгүй. Ямар ч одоо нэг боолсон баригдсан юм байна. Бас хамаагүй тэгээд хүн амьтанд чөлөөтэй мөлөөтэйг хэлж чи жоохон чөлөөтэй байлтай болоо. Арай давраа шааждаг байхгүй. Монгол хүмүүс чинь. Ер нь гадаад хүмүүс бол нэг бид гадаад яг хөө үгийн сонголт эсвэл жоохон буруу байж магадгүй тий. Зөв чөлөөтэй байгаарэ гэдгийг одоо арай өөр үг болгодог ч юм хоёр үг нийлүүлээ тий нэг чөлөөтэй байнгут улам тухалж мухлаа бүр даварч мурах гэдэг нэг тийм юм хэлж мэлээд нөө комент тий яг хэлж болно л доо тий зөрүүлж дээр нэг ах зүгээр дээ хэрэгтэй юм ярилтаа юм ярилтаа гэдэг амьдралд наа чи юм юу нэрхтэй юм дээ а тий тэр бол өөр лекс тавьдаг газар байна штэ тий байна шүү тийм хүмүүс орилжлэхэд лексэндээ очиж болно шүү би ингээд зүгээр л тэр үед боосон нэг шинэ юм зүгээр нэг хамаагүй фристайл хийжсэн штэ нэг яг бэлдсэн юм ярихгүй зүгээр хамаагүй ингээд юм ярьжсэж чи хэрэгтэй юм ярилтаа тэгж Би яасан юм аас. Тэр чөлөөтэй л ярьж таас. Би наад чинь гарч ярих юм уу? Тэр гэж шээ тэ. Тэр тэр ихтэй би тэр үнийг яг тэгж хэлсэн гаргадаг гарах хэвээр. Тэгээ тэ. Өөрөө гараад яаж боо хөхнөө тайзан дээр гараа тэ. <laughs> Суг шаажт мэдээж. Нэг тэх хэвээр байсан мөлий. Гэтэ би зөвөр тэр үнийг гарахын зөвшөөрөг үлдээ. Миний миний комеди шоу ингэж боснуулах ирэх байхгүй л гэж утсан гэж бас яг тиймэрхүү юмнууд ихтэй тэгэл дараа нь отох тийм зарим зарим хүмүүс амар сонин одоо юу гэдэг нэ комедид та нар инээсэн те бид нар инээлэх гэл ингээл бүр нэг заавал юм шиг зарим нэг тийж ханддаг те тухайн хүн яг инээд өөртөө яг мэдгүй л байгаа хэл та зүгээр яг а энэ зүгээр очингууд шууд ингээл инээлэх юм байна гэж боддог хэл гэхдээ шууд ингээл хүн болгонд чинь бас одоо яг тэр станд апын яг тэр одоо нэг онцлог нь тэр байхгүй юу зүгээр нэг хүн гараад тэр хүн тэр хүн ямар ч юм хамаагүй боддог гэж болж штэ тий амар өрмөц штэ хүн чинь тий одоо ямар нэгэл яг өөр өөртөө инээдтэй гэж санагдсан юм аа л ярьж байгаа илүү дээ тий тэнгүүд тэр чинь хүн болгонд мэдээж таалагдахгүй ууса 100% таалагдана гэж юм хэдэж байхгүй тий штэ Ууса 100% таалагдж гин гэвэл баг чи баг худлаа бистэ болцсон байх гэсэн үг байхгүй тий яг популист болцсон байгаа яг <laughs> тодорхой хэмжээнд бас нэг хэдэн хүмүүс таалагдахгүй байх нь бас зөв ч юм шиг те бас э, мэдээж тэр хүмүүсийг жоохон яг яг тэр э, жоохон цочроож байгаа тий жоохон алгадаж жоохон үгээрээ алгадаж жоохон цочроож байгаа шүүмжийг зүгээр хүлээж авдаг л да гэхдээ яг зарим хүн нэг улаан цай бүр нэг юмаа ойлгохгүй өөрөө бараг ойлгохгүй гэж хүмжилдэг хүмүүс байдаг шүү дээ тийм зүгээр би бол зөв шүүмж гой шүүмж өгдөг хүнийг би баярлдаг те бараг хүндэтгдэг хүндэтгдэг байхгүй тэгэхгүй нэг зүгээр шал утгагүй шүүмж өгч мөгөөд чи бараг өөрөө яаж байгаа юм ойлгож байгаа юм гэмээр те тийм буруу ойлгочоод тэгээд угаасаа нэг тийм би нэг юм хэлэх ёстой гэж боддог хүмүүс байдаг шүү дээ. Э, Гэтэ хэлж байгаа юм шал тэнэг юм хэлээ шээ. Яг хэвээ зарим хүмүүс чинь нэг шүүмжилж байгаараа би чамаас ухаантай гэдэг батлах гадаг нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэг нэг чам би чамайг шүүмжилж чинь чи тэгэхээр надаас доогуур гэд яг тэлэх гээд байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэнгүүд би тэгэл за зэлэгтэй. Нэг ихэр бол нөгөө чихэр шүү дээ зүгээр дээ. Чи цагаа өрж дээ дээ. Аха аха гэлээ доо. Э. Тэг. Яг яг комедиг бас жоохон одоо энэ stand up болохоор яг одоо нэг жоохон хүүхд төлд орж байгаа шиг л яг тийм үе шатн дээр байгаа шиг санагдаад байгаа. Надад бол одоо бидний хийж байгаа юм бол яг 10 жилийн өмнө хийжсэн л гэж нэг ах хэлсэн. Бас комеди дээр ирж нэг удаа ирсэн шүү дээ. Арлуу те. Тэр ах бас тийм ч сайн шаагаагүй те. Зах. Гэхдээ яг хуу буцаад ингээл яриул бас гоё болохоор л байлаа бас тий. Хийх тусам сайжирна. Тэр яг нэг удаа ирсэн. Гэтэ тэр ах яг 10 жилийн өмнө хийдсэн юм байлаа 2004 мөр онд. Тэр үед ч бас бас интернет интернет гэж байхгүй тий. Бас хүмүүсийн сэтгэлгээ бас арай баг арай л баригдмал байсан шүү дээ. Тэр үед бас зөрөгтэй байхгүй тий. Хийх гэжсэн. Тэгээд хамгийн гол одоо надаа алдаа алдаа гэх юм да одоо микрофонгүй ярьжсэн юм өрөө дөрөн хүмүүст ингээд голдон зогсцсон зүгээр тайз байхгүй зүгээр гэрэл мэрэл мэж туссан мусан юм байхгүй. Тэгэл зүгээр ингээд нэг хүн барыг нэг өрөөнд дотор нэг юм ярьж байгаа болчих واخ. Тэгэхээр яг жоохон хүчин суларчж байгаа юм уу те. Хүчин сулраад би яг на Америкийн тэр юуг хараад яг тэр орчны нэг сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Яг тэр сая Лос Анжелест очиод comedy store янз бүрийн тийм comedy клубуудад ороод харсан чинь яг тайзан амар под яг одоо ингээ сайн харагдах хэвээр хүмүүс нь илүү одоо бүдэг гэрл илүү жоохон харах байх тусмаа илүү инээд юм л. Хүн чинь ингээ царай царайгаа ингээ харцгараа жоохон ингээ тий бие барьчих жоохоо. Яг бүх юм харанхуу тэгээд одоо дээрээс нь жоохон хэдэн би юм явуугаа жоохон сулраад хүн чинь гоё болт. Тэгэхээр ингээ бүр ингээд яг инээмэр байгаа зүйлтэй инээгээд чөлөөтэй болж эхэлдэг. Тэг яг одоо комеди хийж байгаа хүмүүс бол ямар нэгэн сургууль төгсөөч юм үү те. Одоо сувист жүжигчний ангир төгсөөд комедийн гэж э, одоо бидний сургууль бол өөрөө энд яг тайзан дээр гарч байгаа нь яг сургуулахгүй яг бидний практикта тийм шууд практикаар ингэж үн инээлгэж гин үү инээхгүй нү гэсэн гол хоёр шалгууртай тэгээ инээж левел юу ч ярьжсэн болно шүү дээ тий инээж левел яг хүлэмжшүрж байгаа инээхгүй левел юу ч ярьжсэн муухай байлаа байхгүй тий хичнээн гоё юм ярьжсэн гэсэн яг яг тэр комеди орчинд одоо тэр клубын орчинд бол хүнийг инээлэх хэрэгтэй гэсэн тийм шалгууртай Тийм болохоор арай жоохон бас одоо тийм нэг тийм тийм худлаа юм байдаг бах те. Худлаат. Тийм анх бата одоо сая хэллээ шүү те. Бүр одоо ярилцсан өмнө одоо юу гэдэм би э, ер нь бол би анх гарч байхдаа ер нь их хүн амт юу гэж ярьж нэг тоодгүй байсан байхгүй. Би өөрөө надад гоё байна те. Би нэг ингээд улам инээдтэй болгоно хичээнэ. Тийм. Миний хобби гэж үздэг гэсэн. Тэгээд яг анх э, чи дөрөв хэллээ л те те. Бас нэг хүн амт нь жоохон э, зүрэг ойлголттой байсан юм байна шүү дээ тий. Яг тэрийг анд юу над юм. Гэхдээ надад зүгээр хилээд өгдөг гэсэн юм байна. Тий. Чи дээгийгэ болооч юм л чи гэл. Жаахан яахан над муухай санагдсан л та нэг. Тий. Ойлгох ойлгохгүй байхгүй. Комедиг ойлгохгүй. Би бол жоохон тэр энэ жоохон наазахаас зах юм ойлголттойгаа тахгүй хүн ингэж оролдоод байна тий. Тайзан дээр гарах тусам сайжирдаг юм аа гээ. Тэгээд шууд яаж дээ энэ ч бас тэгээ жоохон өмөрсөн л дээ. Баярлаа. Тий. Тэгээд Гэтэ тэр болохоор э, жоохон үзэгчд дундаас нэг тэгж э, яасан юм бэлээ. Яг хөө гэтэ тэд нар бол тэднэрт бол жоохон бас өөртөө мэдхгүй байгаа шүү те. Ингиж суралцдаг юм тийм процесс гэдэг нь мэдхгүй. Зүгээр л энэ зүрм яа энэ жоохон тэр өдөр нэг жоохон нэг яарцсан л би ч гэсэн ингээл <laughs> өчгтэр мяалч яасан штэ гэж яг өрөөнд суух шаасан гэж. Тэгсэн нэг тэрийг нь ойлгохгүй жоохон хэлсэн л юм шиг л. Гэхдээ ер нь бол яг ихний сармаар бол нэг инээдгүй өстэй. Энэ хоёр дахь сараас би нэг өдөр зүгээр ирээд ярьсан зүгээр үнэхээр гоё хүлээж авсан байхгүй. Тийм тэгэхээр бүр ингээд амар урам аваад тийм урам аваад яг ихтэлтэй болчихсон. Өөртөө ихтэлтэй болоод тэгэхээр угаасаа жокүүд чинь те ярьж байгаа инээдтэй юм чи хүртэл ингээд өөрөө цаанаасаа ингээд мэддэг болоо те. Ер нь бол үзэгчтэй мэдэрдэг л болд юм байлээ. Яг иймэрхүү юм дээр инээн инээнгүүт нь дахиж ийм ярил нэмж инээн те. Тийм паус маусаа гэдрэл. Одоо юу гэдэг хоёр инээдтэй юм хамт ярилаа яриад улам инээлгэж гин эсвэл тэр хоёрыг тусад нь ярихад хүмүүсний хүчтэй инээдэг ч юм уу те. Яг тэр мэрийгээ сайн мэддэг болчихдээ юм байлээ яг хөө зарим нь миний юу яриад байгааг ойлгохгүй ч магадгүй гэхдээ тий тайзан дээр гарах хүн байвал миний энэ ярьж байгаа ойлгоорой. Тайзнаас тайзан дээр ч зүгээр хүнтэй ярьж байгаа ч гэсэн яг тэр яг тэр тайминг яг бас суудсан бохоггүй тий жоохон тайминга мэдэрдэг болц тийм. Тийм шүү дээ. Яг тэр завсар Тэгээ нөө нэг ер нь stand up манай stand up чи ер нь тэгээд онгорхоо шүү дээ тий хүн э, орж ирийг юу л. Бүр нэг онгорхоо гэхээр бүр нэг нийтийн жорлон шиг <laughs> шүү дээ. Тийм тийм. Гэтэ зүгээр яг тийм орлогоор үстэй хүмүүстэй яг ингэж бид нар өөрсдөө бас яг тийм болохоор тий өөрсдөө яг ийм байгаасаа гэж үздэг байсан болохоор одоо ингэж яг хамтдаа ингэ хийгээд тэгээ бас адилхан тийм залуучууд хамтдаа ололоо олж байгаа л яг яг тийм инерц үүсэх юм болов гэж бодлоо. Тийм би одоо миний миний энэ туршлагаас харахад тийм байгаа шүү дээ. Анх намайг ингэ хүмүүсэд хүмүүстэй батад хэлсэн байгаа бох. Одоо энийг болиулаач тий суух шаагаад шүү дээ тий. Ер нь тэг чинь би бол нэг тэрийг ажирахгүй тий Анх бол хүмүүс инээдгүй л байсан л та. Би нэг тийж айхтар хүлээ. Тэр чинь бас даваа таа шүү дээ. Тэгэж гоо би сандардаг үе байсан надад те. Ясаа те хүн инээхгүй. Гэхдээ би боддог байсан хүн. Би угаасаа сайжирн те. Аа мөнхийн юм байхгүй те нэг өдрөл та нар инээндээ те яг ийм итгэлтэй Тэгээ ер нь сэтгэл санааны бас тэр юу мораль саатай байна те Тэгээ моралити сайн байна те мораль яг би нэг гадаад байх тийм яасан бохгүй ямар нэг юм ингээд давтаадхлаар сайн болд юм байна Явандаа л та нар угаасаа уусан те. Тэрнээс л би шууд про про олно гэж байхгүй шүү те. Тийм шүү. Шууд л бараг шууд л гарч ирэл бүгмсдаг инээлгэл нэг шууд кевн харж байгаа. Кевн харж байгаа л хүн болгон бараг нөгөө ширээгээ нүдээл тент чинь бараг гахад цацна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо миний миний л одоо ингээд туршлагаас харахад тийм байгаа шүү дээ. Намайг анх суух гэж исэн би ингээд явсаар байсан. Одоо зарим нэг чинь та нар намайг инээтэй гэж боддог бол те. Та нарт инээтэй юм төвчөнд очсон байна. Яг инээдгүй гэж боддог байл инээлг нь би та нарыг тий. Тэр болтлоо. Тэр болтлоо би хичээнэ. Зүгээр гахад зацуулан заяо тий. Арай өвхүүлчихгүй тий. Түр яг нэг хүмүүс нэг тий бүр бүр нэг тий. Жохон бүр нэг тий нэг ингээд газар дэвсээд тий тэгж ине тэгтэл чи инээлгэн амьсгаагүй болж болоош байгаа тий. Тэгтэл тэгтэл чи инээлгэн би харж байгаарэ тий. <laughs> Ярддаг. Зүгээр Яг үнийг хэлэхэд дүгнэлт хийж байгаа юм бол би анх ямар хөө байсан одоо ямар байгаа энэ дээр дүгнэлт хийвэл ингээд сайжирсан гэж бодж ивэл Тэгээ хүн болго ингээд манид бол нэрээ ягаачгүй шүү дээ. Болоочгүй. Дөнгөж жил болох гэж. Тэр нь тэрнээ биш зүгээр яг анх гарснаасаа чүчүүд зайдэрсэн дээ. Ямар нэгэн левелэр их байна уу? Тэр тэр нь их байх байх нь яг уу. Ямар ч анх байсан левелээ сайжрах нь тодорхой болчихж байгаа шүү дээ. Ингээд сайжирсан гэхлээр яг шин залуу гарч ирэх гэж ивэл битээ яагаарэ те. Үнэхээр чи өөрөө ингээд сонирхолтой энд ийм амар дуртай бол боломж байгаа шүү дэгээр ингээд бэлдээл явуудах тэр чинь сайжирн те. Манай тайзан дээр хурж ирчихсэн. Уулзаараа basement дөрөвт өдрийн орой 8 цагаас дөрөвт бүтэн сайны орой сайны орой 8 цагаас болж байгаа. Тэгээд бид нар бол нэг тийм шахалт үзүүлдэггүй. Заавал чи ир бэр Тийм. Гэтэ бүр гарч ирчээд бас хүн чинь нэг нэг таад нэг мэдрэмж гэж мэдрэмж байна байна. Бүр хитрхээ суух шагаад байгаагаа ойлгохгүй ингээ шагаад байвал яг би гэрэл мэрэл тусгаалж байгаа. Яа л та буугач юм уу гэж. Зага арга хэмжээ авахыг бодлоо. Нэг техник хүүхэлдэм хүн дээр гардаг ш нэг тайсан дээр гараа зүгээр талчхнаад гавсдаг нэг ийм гогтоогоор татаашаасдаг. Алиад шаачснаа хөөж мөгөөж. <laughs> мэдээж арга хэмжээлсэн аав л да. Тийм. Тэгээ харин хамгийн яг тэр амар гоё шудраг байхгүй ерөөсөө инээж левел юу ч ярьсан болно. Яваас ямар тийм нэг тийм одоо чи хараалыг хэлж болохгүй гэдэг юм те. Тийм байхгүй. Бид нар ягаад гэвэл өөрсдөө бас юм задгаа авахыг хичээдэг ч те зөөр задгаа байс байх л илүү гоё штт. Нэг бие бэрэл хүн тарагдах гад нэг хичээгээдсэн юм байхгүй те. Яг юу инээдтэй вэ тэрийг ярина. Та нар э, ойлгоод инээвэл те. Тийм. Ер нь ямар ч хүнд ингээл ямармаа нэгэн хэмжээгээр тийм машин мэдрэмж бол байгаа шүү дээ. Их бага хэмжээгээр. Тэгээд яг тэрийг л яг тэр э, одоо цаад яг одоо байгаа яг өөрийн чинь яг тийм яг төрлөх тэр нэг мэдрэмж байгаа шүү дээ. Нийгмийг хараа инээд чи үрж байгаа. Яг тэр мэдрэмжийг л одоо илүү одоо нэг сэлэм шиг одоо ингээл те олон дахин нүдэл ингээл сайжруулдаг шүү дээ. Улам ингээл самурай сэлэм шиг бүр ингээл амар хурц болгодог юм шүү дээ. Яг тэр мэдрэмжээ хурцлал Тэр л тэр л одоо stand up юм болов л гэж. Тэг яг одоо ингээд нэг stand up хийгээд ирэхлээр яг дурт надад дуртай ганц хоёр хүн байна л да тий. Таалагддаг. Тэгээд одоо зарим хүнд биелдэг байхгүй тий. Манайх юм stand up хийдэж штэ би ингээд хаяа гардыг тий. Та сонирхоорой энэ гэл. Тэгвэл одоо тэгээ ярь та. Намайг инээл гэдэг. <laughs> Тийм үү. Тэр чин зүгээр ингээд шууд өрөөнд нэг байх өөр тайзан дээр байх өөр найзуудтайгаа нэг ард. Тэр орчныг бүрдүүлэх. Тий, найзуудтайгаа арзганах бол бүр шал өөр шүү дээ, тий. Тэрэнд бол хязгааргүй шээ. Тий, найзууд чинь чамааг өөрийг чинь яагаад гэвэл чам чиний ярьж байгаа юм дасцсан байдаг байхгүй тий. Уусаа мэдчихэж байгаа байхгүй тий. Мэддэг тий. Ойлгодог. Ойлгодог зүгээр суугаад тий. Ямар ч амар лалрын юм ярьжсэн ч гэсэн тэгэл ойлгох чадaltaй. Тий, зөвөр жоок гэдэг нь ойлгож байгаа байхгүй тий. Тийм болохоор найзуудтайгаа нэг өөр, танихгүй хүнтэй нэг өөр, тайзан дээр бас нэг өөр те. Тэгэхгүй одоо надад те би заримдаа хэлдэг байхгүй. Stand up хийж байгаа шүү дээ. Өө stand up үү. За stand up гэдэг утгыг нь бол мэддэг те. Тэгсэн ирнэ. Одоо чи зүгээр joke-ноос ярьда те. Сонсон үзий харъя те. Тэр чи одоо зүгээр нэг те би дуучин гэж хэлэн. За одоо дуултаа гэж байгаа. Тийм шүү дээ. Одоо дуулаад хоолойгоо шалгуулчих те. <laughs> Тийм жоохон хэцүү те. Тэр үед одоо тэгэл <laughs> яах юм мэдгүй үзүүлбэрээ шаах хэрэгтэй шээс те. <laughs> Хөөний тоглож шалгах гэж байгаа. Төвдөө тоглолт хийх гэж. Мэн шигдэг. Тийм нарийн юм бол бас цөөхөн шүү дээ те. За тийг үзэгчтэй хандчихдаг манай comedy night дээр ирээрээ. Дөрөвдөхийн орой бүтэнсэн орой 8 цагаас болж байгаа basement газар. Тийм ээ, basement. Такс нь 5000 төгрөг, таксараа нэг пив авах хэрэгтэй. Яг уу одоо бид нэр э, яванда э, энэ э, он гараад ихтлэхээр илүү олон газар хий, давтамж олон тий, олон газар хийг зорж байгаа. Тэгээд бид нарыг бас үнж үздэг хүмүүстээ баярлаа ер нь бол тогтмол ирдэг нэг хөдөө хүмүүс байдаг. Би тэднэрт маш их баярлж байгаа. Тэ. Нэг нь бол би байна. Бидний ярьж байгаа юмыг ойлгоо тэ. Дуртай болоод комеди дотор чанагдж байгаадаа би баяртай байна. <laughs> Ядаргаад нийл чанагдсан юм. <laughs> <laughs> Тогоон дотор. Чанагддаг шас гэж. Гэхдээ яг юмд чинь одоо ингээ ихлэл байна гэдэг чинь те бүр олон хүмүүс явандаа гарч ирнэ. Тэр дундаас чинь шилэгдэн штэ. Одоо бата бит хоёр ингээл бата идрээ бидэд ингээд за 5 зургуулаа байнг ихэд бидний бест нэг хүн гарчиж байгаа штэ. Одоо та нарын үнэлгээ бидний үнэлгээгээр одоо энэ хамгийн сайн нь те. Тэгэд ирэхэд 10 үнээс сайн үн 6 үнээс сайн үнээс илүү л байдаг байхгүй те. 10 үнээс шалгарсан хүн 5 үнээс шалгарсан хүнээс шал ондоо те. Тийм болохоор бид нар олон болох юм бол өөртөө өөрсдийн гэсэн стайлтай болдог те Тийм. Тэгэхээр яг тэр нэг өөр өөрийнхөө нэг орон зайг олоод Тийм, орон зайг олоод яг хуу явандаа тэгээд олон хүмүүстэй болох юм бол тийм илүү энэ stand up хөгжих бах. Бид нэр яг өөрсдөө тийм мундаг амар тийм нэр хүнд ийм нэг хөөс нэг хөөцөлдөд байхгүй. Бид нэр зөвөр л гоё дуртай юм хийж хүмүүсийг stand up-ыг бас хөгжөөсөө stand up-ыг хөгжөөсөө өөрсдөө ч гэсэн тийм гоё бид нар ч өөрсдөө фэнүүд байхгүй. Тийм ер нь бол би анх яг э, stand up үзээд бүр амар баярлж байсан ийм байдгийг мэдээ тийм яг ойлгоод би бүр ингэ савж унаа те. Ямар гоё юм бэ гэж бодож байсан бохоггүй. Тэр чөлөөт. Чөлөөт зүгээр тайзан дээр хараал хэлээл те. Мань уу. Тэг хамгийн гайхамшигтай юм зүгээр нэг хүн ганцаараа микрофонтой гарч ирдэг л байгаа бохоггүй. Тийм ямар ч нүүрний буудалд нүүрний буудалтай хувцаах зүгээр нэг сорочтой тавьсаа гараад ирдэг. Тийм зүгээр дингийн багийг гарч ирэл үгээрээ зүгээр. За сайн байцгаана уу гэснээр зүгээр араас нь ярьж байгаа юм болгоно ингээ холбог холбогдоод инээ хүн бүр ингээ савж удал инийг л гэж шаваад. Ёо гэж бодсон ч те. Хамгийн энгийн мөртлөө хамгийн инээдтэй болчихж байгаа хөөх тэнгүүд. Тэр бас амар хүчрэхэг болж байна те. Угсаа энгийн юм чинь нэлээд би бас яг анх гахчихсан. Яаж ганцхан хүн ингээл тайзан дээр зүгээр нааша цааша алхаал ийм ярил бүр хөтлөө энийг шагаа. Бүр ямар ч тэ одоо нэг хошин шаг үзчихснээс тэ амар инээлгээд байгаа хөө зүгээр л амаараа. Тэр нь надад амар их э, таалагдсан. Тэгэл гой хүчрэхийг санагдсан л та нэр. Тэгээд жоохон айд өөрөө бас хийхээсээр найдаг байсан гэж жаал яг нэг open mic зохион байгуул. Өөрөө зохион байгуулад өөрөө оролцохгүй хотлоо тайзан зохион байгуулсан. Хөөд гарах гэдэг. Тийм. Тэг яг Монголд бас яг яг тийм яг зөв хөгжөөсэй гэж бодож байна. Яг одоо нөө нэг юутай аа эхлээ зүгээр одоо сонирхогч байж байгаад яг яг мэрэгжлийн төвшөнд яг хийх тэр одоо зам нь их тодорхой байдаг те. Одоо нэг хүн хүсвэл яг тэр open mic-т оролцоод open mic-т оролцсоор гол жоохон сайжрал тэгэл шоу хийж эхлэл шоугаараа мөнгө олж байгаа тэгэл тэгэл амьдраад яг ингээд явчихыг тийм тодорхой юутай замтай авах хэрэгтэй байхгүй те яг тэр тэр юуг нь өөртөө одоо хэдүүлэл гаргандаа гэж. Ямар ч өмнө нь бол тийм одоо нэг юм байгаагүй шүү дээ те. Ер нь тэгэл яг цэвэр stand up гэдэг тийм ойлголт бараг байгаагүй хаа. Байхгүй хаа те. Тийм шүү дээ нэг одоо нэг хөтлөгчнөр ч юм уу нэг жүжигчд ч юм монголч нэг тийм байдаг шүү дээ нэг нэг хөтлж байгаа нэг нэг тийм э, явра нэг арга хэмжээ хөтлж байгаа хүмүүс ч нэс хурган хурган stand up шаадаг те нэг лайн шааж магаал хүмүүсийг нөхөрхөө инээлгээд нэг халт инээлгчээ те за гэл нэг шүлэг мүлэгтэй те шаадаг <laughs> дуулуул дуулцдаг нэг арай нэг э, тийм универсал юм шээстэй шээстэй гэхдээ яг цэвэр stand up гэсэн яг тийм юу бол бас байгаа байгаагүй Энэ бол мэдээс тэгэл Америк Америкаас л гаралтай юм урлаг л та. Орос тэгтээ бас тийм байсан юм лээ. Одоо ч байгаа л та. Хүмүүсийн айгүй их санаа орж ирдэг л те одоо та хоёр хоёлоо дүүэтэр хий те. Ингиж болохгүй мүү тэгэж болохгүй мүү гэд. Яг яг stand up гэдгийг хадгалахын тулд бас ингэ яваад байгаа л та. Яг дүүэтэрээ хийж болохгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ яг өөрсдөө өөртөө яг стайлыг бариад те. Эхлээд өөртөө сайн сайн болох. Тий өөртөө сайн болоод Яг бүр одоо юу гэдэг хүн болгон үрж ирэл нэг одоо юу гэдэг те орж ирсэн хүн болголт хоёр хоёлоо хийж болохгүй мó гэдэг бол бас нэг өөр те. Тэгвэл жоохон бодж матаа. Тий оролдож үзэж болно те. Яа тийм блээ. Тэрнээс л яг stand up чигээр нь л хөгжүүлмээр байгаа шүү. Үзэгчтэй. Тий. Тэг яг энэ яг тодорхойл болчмаар байна юм. Яг шин шин талантууд гарч ирэл яг ингээд тэр талантууд нь ингээ явах боломжтой те. Яг энийгээ ингээ өөрийнхөө яг тэр зөвхөн одоо юугаар авьяасараа ингээд амьдрах боломжтой яг тийм юуг л үүсэсэй гэж. Тэрнээс би нэг тийм Монголын стендапын холбоо молбоо байгуулж байгаа л өөрөө юм хэлж болж болох тийм зориг бол байхгүй л те. Зөвөр Монголд ингээ гоё энэ амар гоё эрүүл ингэж хөгжөөсөө л тийм зүг шүү. Энэ бас яг ер нь хошин шогийн чинь тэгж ярьд чи те. нийгмийг гэхдээ ер нь гадаг те. нэг одоо нөө тоншуул сэтгүүл гэж яддаг те. Тоншуул чи одоо модыг яг ингэж тоншиж ингэж тэ яг ингэж яг өвтгэж ангаад тэ тэрэн шиг бас яг хошин шог яг тэгж л яваасаа нэрийг өгсөн баг л та. Бас яг тэрийг бодож бодож. Тэ яг хошин шог тэ stand up чи hard truth гэдэг байгаа шүү тэ. Яг на гашуун үнэн. Гашуун үнэн тэ. Гашуун үннээр та нарыг нээлгдэг байхгүй тэ. Яа жоохон хошин марк оруулал яг яг яг ингээд бидний ярьдаг юм дээр цэвэр бүр ингээд нэг фантастик тийм худлаа юм бол байхгүй гоц тэ. Бид нар л үнэхээр хэтрүүлэгтэй л. Тэ хэтрүүлэгтэй байгаа. Гэтэ үнэхээр тэ зохиогоо тэ найстайгаа ингэж явж исэн чинь те юу гараад ирсэн нэн тэрэгээ бла бла гэж нэг удлаа ярихгүй шүү дээ бид нар. Ер нь бол бодит байдал дээр тулгуурласан л зүйлүүдээс ярьдаг. Тэн тэр хүмүүс өдөж байгаа хүмүүсүүд тэр нь надад итгэхээр л дөхөм те. Тэн итгэхээргүй юм яриа шагаад байвал хин ч итгэхгүй шүү те. Яг <laughs> нэг хүн гарч ирээд нэг гоё энгийн амьдралаа ярьж байгаа мөртлөө нэг тэр дундаа нэг тийм машин юмнууд яриад тахнаас нэг гоё санагдчих те. Тэгээ одоохондоо бид нэр яг боовол ярьж байгаа л тагш. Боовор дагнаж байгаа л тагш. Дийлцэн сэдвтэй те. Ууса тэгдэг гэсэн хаасаагүй. Тэгэл Америк Америк ч гэсэн гарч ирж байгаа шинээр яг эхэлж байгаа баг нэр яг тийм ярих одоо ярихад одоо илүү одоо нэг тийм амархан сэдв гэх юм уу та. Тэгж Тэгээ цаашаа илүү жоохон менежээс одоо жоохон хөвгтөжтэй бас тий нэг дөнгөж 22 мөр өрт тий. Тэгэхэр чи нэг 10 жилийн дараа ихэд бас энэ арай жоохон амьдралын талаар арай ойлголттой болох. Тэр үед бас арай нэг өөр төвшөнд инээлэгдэх болох байх. <laughs> Арай нэг боовноос жоохон дээшээгээ төвшөнтэй гэж байхгүй. Эсвэл зөвөр боо зүгээр амар төвшөнд ярддаг болсон байх юм байна. Тэ боо бүр төгсрүүлэн шагаа улам хорцлоо шагаа тэ. За за хэдүүлээ дуусах уу? За тэгье. За ингээд манай танил мэдэн танил мэдэн гэдэг чинь танил мэдрэмж нэвтрүүлэгтэн хөрөлцөн хэлсэн. Тэгээд болон золоодо баярлаа. Тэгээ бас манай Тамира бэлгөө бас байж хаад оройтой тарьчлаа. Тэгээ та бүхэндээ энэ сүүлийн 7 хоногийн жоохон завгүй байсан болохоор тэгэт э, яг дугаар хийж чадсангүй. Тэгээд одоо энэ 7 хоногт бас өөр өөр хүмүүс юу н оролцлуулна. Тэг дэги тоор бас баян ирж байхгүй те гоё яриа гоё шааж те. Хэдүүлээ баг хитэн ч 3 цаг ч ярьж байж. <laughs> Сүүлдээ хүмүүс бүр залхаа шаацсан те. Эцэд дуусах юм болоо гэж бодож байгаа. Өчтөр хэдүүлээ ярьж сүүлрүү хүмүүс күрт хүмүүсээ гарцшээж тэ. Жохон хэцүүсэн шүү. Гшиг. За тэр ч яг. За за тэгээ баярлалаа. Манай комедиг ирж үзээрэй. Бас хамтарч ажиллах ч юм уу эсвэл өөрсдөө тийм газар мажраар ажилуулдаг хүн байвал бид нэр бас хамтарч ажиллахад бэлэн шүү. Аль болох өөр олон газар шинэ хүмүүст л ингэж одоо энийг түгээж те өөртөө э, тэр э, дундаа тэр процесстаа ингэ сайжрахыг хүсэж байгаа тийм хүсэлтэй байгаа комеди бол тэгээ бас э, Тэгээ нөх өөр юм байхгүй гэх шиг. За баярлалаа. Тэгээд сайхан амарцгаараа бүгд чинь хайртай шүү. Залуучдаа их хотын залуусаа. За баяртай. За баяртай. Золоо баяртай гэж хэлээрэй. Баяртай. За бай. Бай бай. Trying to preach on my art is not a river but I got to lead on my squad in direction. So follow as we mark.